Poštovani gledalci, dobrodošli u naš novi serijal Milost svjetovima. U ovom ciklusu predavanja govorit ćemo o, na, o najodabranijem čovjeku koji je kročio ovom zemljom, a to je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gospodar svjetova u svojoj plemenitoj knjizi kaže Ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Gospodar vaš je sam sebi propisao milost. Dakle, jedna od najposebnijih Allahovih osobina je jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv. Da je gospodar svjetova nada sve milostiv prema svojim robovima. Iz te njegove milosti gospodar svjetova ljudima je, odnosno ljudima je slao poslanike. Poslanike kao ljude koji će određene ljude koji su zapali u grijehe, zapali u širk, izvoditi iz tame na svjetlo. Po tim poslanicima gospodar svjetova je slao i objave kako bi imali kod sebe nešto od riječi gospodara svjetova, kako bi znali kako da se vode i kako da postupaju u svom životu. Posljedni Allahu poslanik, Muhammed sallallahu alihi wasallam, jeste pečat svih vjerovjesnika. U plejadi poslanika on dolazi kao zadnji, kao najodabraniji Allahu poslanik. Prijašnji poslanici bili su poslati određenim ljudima, određenim narodima. Ali je poslanik Muhammed sallallahu wa sallam poslat kao milost svim svjetovima. Kaže Allah u Kur'anu وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A mi te nismo poslali, o Muhammede, osim kao milost svim svjetovima. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije poslat samo Arapima, nije poslat samo jednoj naciji, samo jednome narodu, nego je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslanik cijelom čovječanstvu. I ne samo ljudima, nego također i džinima. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je pečat svih vjerovjesnika, poslat je svim ljudima, pa samim tim i mi kao bošnjaci muslimani na ovom tijelu zemaljske kugle volimo poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i želimo da naučimo nešto o njegovom životu. Upravo zbog toga su i ova predavanja i ovi ciklusi u kojima ćemo mi, inša Allah, pokušati da obradimo jedan dio iz života poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Da kako neke stvari nećemo spomenuti zbog krnjavosti znanja ili zbog manjka, pomanjkanja vremena, ali ćemo, inša Allah, pokušati da obuhvatimo barem one glavne stvari koje su vezane za poslanikov, sallallahu alaihi wasallam, život. Tako ćemo u uvodnim izlaganjima i na početnim predavanjima govoriti koji su to razlog zbog kojih bi čovjek trebao da uči i izučava siru poslanika sallallahu alaihi wasallam. Koji su, odnosno kakve su to prilike vladale na arabijskom polotoku, a i u svijetu općenito, koje su to civilizacije koje su okruživale Arabiju u taj vakat kada je Muhammed sallallahu alaihi wasallam poslat? Koje su tu i događaji koji su prethodili samom rođenju poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam? a nakon toga započećemo govor i priču o rođenju Muhameda sallallahu alaihi ve sellem i o njegovoj misiji sve do poslanstva. U nekoliko predavanja govorit ćemo o njegovom životu kao dječaku, kao dojenčetu, zatim kao mladom momku iz Meke koji radi kao pastir, a zatim kao trgovac. Zatim ćemo spomenuti njegovu ženitbu sa Hatidžom radijallahu ta'ala anha, a nakon toga ćemo odvojiti poseban period i posebno vrijeme od dolaska objave pa do hijdre. U tim predavanjima, odnosno u tom ciklusu predavanja, govorit ćemo o vremenu kada je Allah te barake ta'ala smilovao se ovom dunjaluku, otvorila se zemaljsko nebo i Melek Džibril donio na dunjaluk Kur'an. Najbolju i najveličanstveniju objavu od gospodara svjetova. Kelamullah, Allahov govor. Tu objavu Melek Džibril će u narednih 23 godine postepeno dostavljati Muhammedu sallallahu alihi wasallam kako bi taj Kur'an bio uputa cijelom, cijelom čovečanstvu. Vidjet ćemo da će Muhammed sallallahu alihi wasallam u svom životu u Mekki naići na određene poteškoće, da ga ljudi neće tek tako prihvatiti iako su znali i znaju da je on bio el Amin, onaj koji je povjerljivi. Nakon toga, odnosno nakon 13 godina boravka u Mekki, nakon mukotrnog rada da se dostavi poslanica Islama do svakog insana, Muhammed sallallahu alaihi wasallam preselče se u Medinu. I to će biti završna faza njegovog života. Posljednjih deset godina ujedno će biti najproduktivnije godine njegovog, njegovog mubarek života. Muhammed sallallahu alaihi wasallam proširit će ovu misiju do kraja svog života u 63. godini kada preseli gotovo na cijeli arabijski poluotok. Kako se to desilo? Kroz koje teškoće i kroz kakve bitke je prošao Muhammed sallallahu alaihi wasallam da bi ova vjera ugledala svetlo dana, inša Allah sve će to biti tema o kojoj ćemo ja i ti inša Allah govoriti i o kojoj ćemo inša Allah pokušati da nešto, ako Bog da, saznamo. Prije samog govora o rođenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem neophodno je da navedemo nekoliko uvodnih stvari. Odnosno nemoguće je spomenuti odma rođenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego moramo kazati kakve su to prilike vladale na arabskom poluotoku prije njegovog rođenja, odnosno sama ta predislamska era kakva je bila, kakve su prilike vladale, a isto tako u okruženju oko njega. Kako bismo bolje pojmili i bolje shvatili, odnosno kako bismo bolje razumjeli stanje u kojem se pojavio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kao poslanik. Inače, sira poslanika sallallahu alaihi wa sallam, potenciramo ovu riječ sira. Sira dolazi od arapske riječi Sara je siru seiren, dakle životopis ili sira ili biografija određenog insana. Ali Sara je siru seiren u arapskom jeziku bi značilo kretati se određenom putanjem, odnosno prijeći određeni put koji je neko već prešao odnosno proći tom utabanom stazom ili u ovom kontekstu proći kroz život Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem istim onim putema kojima je on kročio. Vidjeti kako se poslanik sallallahu alaihi ve sellem nosio i ponašao u Mekke sa problema, kako je učinio hidru do Medine, odnosno kako je vojevao bitke i vodio protiv Kureša u Medini, a isto poslije toga kako je osvojio Meku i kako je njegov život jeli, tu u Medini okončan. Dakle, sira poslanika sallallahu alaihi wasallam podrazumijeva prolazak onom stazom kojim je kročio Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prije nego što spomenemo kakve su prilike vladale u arabijskom polotoku, kakve su bile njegovo, njihovo vjersko stanje, njihove ekonomske prilike, isto tako društvene, socijalne, a, e, e, e, spomenut ćemo određene stvari vezane za jednu veoma bitnu tematiku, a to je zašto mi u stvari treba da učimo siru poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Koji su to razlozi koji bi nas trebali ponukati da ti i ja više se pozabavimo životom poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Ovdje u ovom izlaganju ja ću ti spomenuti neke od tih razloga, a naravno mimo ovoga ima i postoji još mnoštvo drugih razloga. Ako Bog da, u narednim minutama govorit ti o tim jeli, razlozima. Jedan od prvih razloga zbog kojih bi ja i ti trebali da učimo životu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste Allah nam je tako naredio. Dakle, gospodar svjetova nam je naredio da slijedimo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allah u Kur'anu, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ Zaista vi u Allahovom poslaniku imate najdivniji primjer, odnosno najbolji, najbolji uzor vam je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nama je naređeno i znamo da je naša vjera krnjava ili gotovo nemoguća bez da slijedimo Muhammeda sallallahu alihi wasallam onim stvarima u kojima je on došao i te nam stvari pojasnio. Pa samim tim, ako želimo da slijedimo Muhammeda sallallahu alihi wasallam, ako želimo da razumijemo određene situacije i kako da se ponašamo u određenim situacijama, neophodno je da izučimo i da se podučimo kako je poslanik sallallahu alihi wasallam reagao u određenim, u određenim prilikama. Stoga onaj čovjek E, koji želi da u praksu sprovede ovu naredbu gospodara svjetova, a to je da poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam uzme za svog uzora, taj čovjek mora neminovno da se poduči životu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da nauči određene stvari života poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako bi on znao reagovati u određenim situacijama. Pa ćemo kroz govor o poslaniku sallallahu alaihi ve sellem proći kroz određene situacije, spomenut ćemo neke primere iz života poslanika sallallahu alaihi ve sellem gdje je on reagovao kao suprug recimo. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem reagovao ako bi ga neka od njegovih žena naljutila? Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem reagovao kada bi se ispred njega pojavio čovjek koji ne zna i koji napravi određeni potez koji je pogrešan? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reagovao bi na najprimjerniji mogući način. To vidimo iz primjera onog beduina, odnosno onog čovjeka gorštaka koji je došao iz pustinje, ušao u Medinu i izvršio malu nuždu u džamii poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ashabi koji su bili oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni su pohrlili da ovog čovjeka prekinu da ga isteraju iz džamije. Međutim poslanik sallallahu alejhi ve sellem im kaže da uhu, ostavite ga. Pustite ga nek završi ono što je počeo. A nakon što je završio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu prilazi sa osmijehom na licu mu kaže: "Ovo je džamija, a džamije su Allahove kuće i ne priliči da se u njima nešto takvo radi. One su zarad namaza, zarad Kur'ana, zarad zikra u njima." i uz osmijeh podučava, podučava ovog čovjeka propisu kako bi trebao da se ponaša. Dakle, vidimo ovdje da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem ovdje nam svima nama dao lekciju. Kako sutra da se ja i ti ponašamo prema nekome ko ispred nas napravi određenu grešku? Dakle, da se moramo prema njemu odnositi sa blagošću, da mu moramo govoriti razumljivim jezikom, da moramo prema njemu pokazati nevjerovatan ahlak kako bi taj čovjek od nas određenu stvar prihvatio. Isto tako u odnosu prema djeci, u odnosu prema neprijateljima, u odnosu prema komšijama. Poslanik sallallahu alihi wasallam je imao doticaj sa svim tim ljudima i zato je on šta? Usvatun hasana najbolji mogući primjer, najbolji mogući uzor kojeg ja i ti treba treba da slijedimo. Još jedna bitna napomena prije nego što ti spomenem ostale razloge zbog kojih bi trebali da učimo siru poslanika sallallahu alaihi wasallam jeste i salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam. Naime, Allah u Koranu nam kaže da Allah donosi salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam, da meleci donose salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam i da bismo mi vjernici trebali da donosimo salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam. U hadisu vjerodostavnom kojeg je zabilježio ima muslim u svome sahihu, došlo je da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao ko na mene donese samo jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset salavata. Da Allah tebe spomene kod onih koji su kod njega, kod meleka časnih i da na tebe donese salavat je posebna stvar, veličanstvena stvar. Zato ni pošto nemoj biti od onih koji će škrtariti u salavatu na poslanika sallallahu alaihi wasallam, nego budi od onih koji stalno i svakodnevno u svome životu praktikuju da donose salavat na poslanika sallallahu alihi wasallam. Inšala je da je ovo sallallahu alihi wasallam dovoljno, ali oni koji žele da upotpune tu stvar ne bi zgorek bilo da prouče onaj salavat kojeg mi učimo na tešehudu, na namazu. Jeli? A to je onaj poznati, poznati inšala salavat. Stoga u ciklusu ovih predavanja mi ćemo više, u više navrata u svakoj od ovih epizoda, u svakoj od ovih emisija spominjati ime poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Donosit ćemo salavat na njega pa bi zato čovjek koji sluša ova predavanja trebao da bude od onih koji će donositi salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam ne škrtariti u tome jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam ko na mene donese samo jedan salavat Allah te baraka wa ta'ala donese na njega donese na njega deset salavata spominjanje poslanika sa oseljem u salavatu došlo je, došlo je do, u, u predajama da se ti salavati njemu predočavaju, da se ti selami njemu, njemu, njemu stižu. Zato čovjek koji voli poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji bi sutra želio da se poslanik sa oseljem na sudnjem danu zauzme za njega, taj čovjek ne bi trebao da škrtari u salavatu na poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kazali smo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam poslat od strane gospodara svjetova kao milost cijelom čovečanstvu. U uvodnom dijelu sam ti spomenuo neke od razloga zašto bi ja i ti trebali da učimo siru poslanika sallallahu alaihi ve sellem i zašto bismo trebali da donosimo sve više i više salavata na poslanika sallallahu alaihi ve sellem. U nastavku ću ti spomenuti još neke od razloga zašto bismo trebali da učimo i izučavamo siru poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Naime, učenje sire, slušanje predavanja o životu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, općenito čitanje knjiga koje govore o njegovom životu, jeste najbolji način da se produbi i poveća naša ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Naime, porazna je i bolna činjenica da muslimani danas, da djeca naša, znaju mnogo više o poznatim sportistima, o poznatim glumcima i tako dalje, nego što znaju o životu poslanika sallallahu alaihi ve sellem rijetki su oni muslimani koji bi znali da nabroje imena djece poslanika sallallahu alaihi wasallam. Još su ređi oni koji bi znali da nabroje imena supruga poslanika sallallahu alaihi wasallam. Iako Allah u Kur'anu nam kaže وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ a da su poslanikove supruge u stvari naše majke. Zamisli kada bi neko tebe sutra upitao kako se zove tvoja majka, a ti mu kazao da ne znaš. To bi bila sramota za tebe. Isto tako je sramota za tebe kao vjernika muslimana, praktičara, da ne znaš kako se zovu tvoje majke koje su bile supruge poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zato kažem, porazna je činjenica da veoma mali broj muslimana zna imena, a još manji broj je onih koji možda znaju da kažu nešto o tim ženama koje, za koje oni vjeruju i koje smatraju svojim rođenim majkama. Stoga ćemo ovim našim druženjima, inša Allah, pokušati da naučimo nešto o poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, jer onaj koji voli, on želi da sazna sve o voljenoj osobi. Tako da vjernici muslimani koji tvrde da vole poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni će se da kako dobrano potruditi da saznaju što više detalja iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer čovjek kada nekoga voli, on se zanima za i najmanji detalj kada je u pitanju njegova voljena osoba. A nama je vjerovjesnik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem od svih ljudi na prvom mjestu. Njega svaki vjernik mora da voli najviše. Voli ga više od svojih roditelja. Stoga, naša je dužnost da se podučimo, da naučimo nešto o njegovom životu kako bi se ta ljubav prema njemu, inšala, još više produbila. Jer kroz čitanje i kroz slušanje o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ta ljubav sve više i više raste. A kako ta ljubav sve više i više raste, čovjek sve želi da više čita i sluša o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dakle to je poput jednog kruga. Što ga više voliš, više o njemu učiš. A što više o njemu učiš, ti ga u stvari sve više i više je voliš. Tako da je učenje sire, slušanje predavanja o siri poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedan od razloga da se naša ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem poveća i produbi. Još jedan razlog zašto bismo ja i ti trebali da učimo siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da nam razumijevanje sire pomaže da bolje shvatimo i razumijemo Kur'an kao finalnu objavu Allahov govor. Dakle, onaj ko zna siru poslanika, sallallahu alaihi wasallam, taj će bolje shvatiti i razumjeti određene poruke iz Korana. Naime, u Koranu su nam došli mnogi isječci koji su vezani za život poslanika, sallallahu alaihi wasallam, koji su vezani za ashabe, koji su vezani za određene događaje koji su se zbili za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Međutim, onaj čovjek koji ne poznaje siru poslanika, sallallahu alaihi wasallam, on će vrlo teško shvatiti i razumjeti da su upravo ti kuranski ajeti, ajeti koji govore o određenom događaju. Zašto? Zato što su ponekad ti događaji uopćeno kazani bez spominjanja nekih direktnih imena. Zato će nam sira poslanika, sallallahu alaihi wasallam, osvijetliti određene ajete iz Kur'ana kako bismo ih ja i ti bolje shvatili i bolje razumjeli. Jer u razumijevanju Kur'ana, u razumijevanju Kur'ana, krije se naše zadovoljstvo, odnosno naša uputa na ovom, na ovom svijetu. Isto tako sira poslanika sallallahu alihi wasallam nama muslimanima ulijeva nadu, podiže nam moral i puni naše duše optimizmom. Ako pogledaš u život poslanika sallallahu alihi wasallam, vidjet ćeš da je on u Mekki pa i u Medini dobrano propatio. Dobrano propatio i ne samo poslanik sallallahu alihi wasallam, nego i ashabi koji su bili oko njega. Ako pogledaš na naš život, vidjet da mi nismo propatili u islamu gotovo ništa. Odnosno su rijetki oni koji su podnijeli neku posebnu žrtvu za islam. Obzirom da mi živimo danas u slobodnom društvu gdje je dozvoljeno da se govori i širi bilo kakva ideja koja naravno nije ekstremna, poslanik sallallahu alaihi wasallam nije živio u takvoj sredini, nego je živio u sredini u kojoj je bilo zabranjeno da se spominje bilo šta što narušava tadašnji društveni poredak. Ali poslanik sallallahu alaihi wasallam nije zato mario, jer mu je objava gospodara svjetova nalagala nalagala mu da ovu istinu dostavi cijelom čovečanstvu. U tom nastojanju i u tim pokušajima da tu istinu dostavi cijelom čovečanstvu, poslanik s.a.v. često bio ismijavan, često su ga vrijeđali, pa čak i fizički na njega nasrtali. Poznat je primjer poslanikove sallallahu alaihi wasallam seđde pored Kaabe kada jedan od mekanskih mušlika dolazi poslaniku sallallahu alaihi wasallam i na njegova lijeđa stavlja iznutricu od friško zaklane deve. Dakle, poslanik sallallahu alaihi wasallam doživljavao poniženja, doživljavao uvrede, ali vidimo da je pored svega toga njegova borba se na kraju isplatila. Da je misija Islama uspjela, da je ideja došla i na istok i na zapad. Stoga, čitajući siru poslanika sallallahu alaihi wasallam, sira nam ulijeva nadu, podiže nam moral i da kako puni naše duše optimizmom. Sama po sebi sira poslanika sallallahu alaihi wa sallam je svojevrsna muđiza, odnosno nadnaravna stvar. Ibn Hazm, poznati islamski učenjak, Allah mu se smilovao, kaže kada Allah, da Allah nije potpomogao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ni sa jednom od muđiza, njegov život, odnosno njegova misija, sama po sebi, bila bi nam dovoljna da vidimo i shvatimo da je on Allahov poslanik. Zašto? Zato što je nemoguće da jedan čovjek koji se rodio u, sre, u, u pustini, koji se rodio daleko od bilo kakve civilizacije, usto nepismen, dakle ne zna da čita ni da piše, a zatim dolazi sa veličanstvenom porukom, sa veličanstvenim Koranom, sa ajetima koji se nižu u takvom skladu da ni jedan ljudski um to ne može da kopira. Ovo nam sve govori samo o jednoj činjenici, da je Koran od Allaha a da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u stvari poslanik Allaha. Stoga riječi Ibn Hazma uzimamo u ovom kontekstu i kažemo da je njegova misija, odnosno misija poslanika sallallahu alaihi ve sellem u ove tri godine njegovog života, u stvari to je misija uspjeha. Uspjeha kakvog čovječanstvo nije nikada vidjelo. Jer Muhammed sallallahu alaihi ve sellem jedan je od rijetkih, ako ne jedini, lider koji je podjednako uspio i u vjerskom, i u političkom, i u vojnom, svom, svom radu. Dakle, poslanik sallallahu alaihi wa sallam na svim poljima na kojima je djelovao doživio je potpuni apsolutni uspjeh. Ovo se da kako nikako ne bi moglo desiti da nije bio potpomognut od strane gospodara svjetova, da ga nisu pomogli časni meleci, odnosno gospodar svjetova koji ih je slao. Tako da je sira poslanika sallallahu alaihi ve sellem sama po sebi svojemrsna muđiza, a ako je tako, to bi nama trebao biti dodatni potrik da što više čitamo i učimo o siri poslanika sallallahu alaihi ve sellem. E, također učenjem sire, čitanjem sire, slušanjem predavanja o siri poslanika sallallahu alaihi ve sellem, mi ćemo neminovno upoznati se sa najboljom generacijom ljudi koja je ikad živjela na ovom dunjaloku, a to je generacija ashaba. Dakle, generacija ashaba, to su poslanikovi sallallahu alaihi ve sellem drugovi, koji su ga potpomogli, sa njim prošli terete koje je objava sa sobom nosila i misija islama. Kaže Ibn Mas'ud, radijallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala pogledao je u srca svojih robova, pa je vidio da su srca ashaba najčistija i najčasnija srca od svih njegovih robova, pa je odabrao upravo te ljude da oni budu drugari i družbina, družba poslanika sallallahu alihi wasallam kroz siru poslanika sallallahu alaihi wasallam mi ćemo se susreti sa veličanstvenim primjerima koji su ashabi pokazali. Vidjet ćemo njihovu žrtvu, vidjet ćemo njihovu veličanstvenu požrtvovanost, vidjet ćemo kako su bili dosljedni u slijedjenju i upravo iz tih primjera, iz primjera ashaba, mi ćemo sebi uzeti određene pouke i poruke koje će nam takako koristiti u životu. Vidjet ćemo kako su određeni ashabi žrtvovali gotovo cijeli svoj imetak isključivo zbog toga da bi misija islama, da bi ideja islama doprla do istoka i do zapada. Vidjet ćemo kako neki koji nisu imali imetak žrtvovali su ono najvrednije što su imali, a to su njihovi, njihovi životi. Isto tako vidjet ćemo dosljednost u sljeđenju koju su ashabi imali. Da kada bi poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao im nešto, samo jednu rečenicu, oni nikada ne bi zapitkivali zašto, kako i tako dalje, nego bi dosljedno slijedili i povodili se za onim što im je poslanik sallallahu alaihi ve sellem jasno, jasno naznačio. Dakle, ashabi, njihova ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem isto tako je posebna tema. Videćemo kroz govor poslanika, kroz govor o, o siri o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kakvu veličanstvenu su ljubav oni imali do te mjere da su znali plakat samo zbog pomisli da će se nekad rastati sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Poznat je primjer Teubana, čovjeka koji je zaplakao i kojem je se lice lice pocrvenilo, pa ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio i pitao: "A zašto si takav, Teuban?" Pa mu kaže Teuban: "Zato što Allahu poslanik će sutra kada ti preseliš i kada ja preselim veselim, ti ćeš biti u džennetu negdje visoko, a ja, i ako uđem u džennet, ja ću vjerovatno biti negdje dole, pa samim tim te više nikad neću vidjeti, o Allah, poslaniće, eto zato sam tužan. Dakle, tolika je bila njihova veličanstvena ljubav prema poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Ali onda mu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, govori, o Steuban, zaista će čovjek biti sa onim koga voli. Stoga, dragi vrate i cijena sestro, ti koji tvrdiš da voliš poslanika sallallahu alejhi ve sellem, potrudi se da nešto naučiš o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da upoznaš ovu najveličanstveniju, najbolju generaciju kako bismo sutra ti i ja bili u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kako bi sutra ti i ja došli pod okrilje onog šefata, odnosno velikog zauzimanja od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I posljedna stvar jeste da učenjem sire učenjem sire, iščitavanjem života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi sebi priskribljujemo potrebno i neophodno znanje kako bismo odbranili čast poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čast najčasnijeg čovjeka Muhameda sallallahu alejhi ve sellem vrlo često bila je napadana. Pa i dan danas određeni ljudi koji imaju krnjavo znanje ili pak koji su podlegli određenim predrasudama, vrlo često napadaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Govore da je bio ratnik, govore da je bio da je imao pri sebi određene grehe koje mu ne priliče i tako dalje, koji su zaista a, a, nisu vrijedni ni spominjanja. Zato ti i ja moramo da naučimo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem što više kako bismo sutra stali u zaštitu časti i ugleda poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Stoga je učenje i izučavanje sire jedan od najbitnijih stvari koju vjernik mora sebi staviti u zadatak i zadaću. Naime Ali ibn Husein poznata je njegova izreka u kojoj je kazao mi smo svoju djecu podučavali siri poslanika sallallahu alejhi ve sellem dakle učili smo im o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem baš onako kao što smo i podučavali Kur'anu dakle Kur'an i život poslanika sallallahu alejhi ve sellem idu jedno uz drugo stoga ćemo mi u ovim našim druženjima ovdje imaju ovo na umu govoriti o najboljem čovjeku koji se ikada pojavio Zatim ćemo govoriti o najboljem vremenu koje je ikada postojala, to je vrijeme u kojem je on živio. Isto tako govorit ćemo o najboljoj generaciji koja je ikada živjela na Dunjaluku i to tačno na mjestu koje je najbolje mjesto na zemlji, a to je časna Meka i posebno svjetla Medina. Jeli? Poslanik sallallahu alaihi wasallam kao najbolji čovjek, ashabi kao najbolja generacija, vrijeme u kojem su se oni pojavili kao najbolje vrijeme i naravno mjesto gdje su oni živjeli, gdje su djelovali kao najbolje i najčastnije mjesto, a to je časna časna, časna Meka i presvjetla ili svjetla Medina. Prošli put sam ti kazao o nekim stvarima koje su vezane za njegov život, o tome šta je sira, zašto bismo trebali da učimo i izučavamo siru, pa smo spomenuli neke od razloga koji bi trebali da nas podstaknu na to zašto bi mi trebali da učimo životu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ali da kako onaj glavni razlog bi trebalo biti odnosno pokretačka snaga, odnosno ona po, pokretačka moć koja bi nas trebala da gura ka tome da učimo životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste ljubav vjernika prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ja vjerujem da je svaki od nas, svaki vjernik vrlo često razmišlja o tome kako li je izgledao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kako li bi izgledalo to da se ja nekad susretnem sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem? u tim razmišljanjima moram da ti kažem jednu radostnu vijest, a to je doći će vakat kad ćemo ja i ti sastati sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Biće jedan period, a to je ono vrijeme prije ulaska u džennet kada ćemo ja i ti pohrliti ka poslaniku sallallahu alaihi wasallam nadajući se njegovom šefatu i njegovom zauzimanju za nas na sudnjem danu. Međutim, to zauzimanje poslanikovo sallallahu alaihi wasallam za nas uslovljeno je time da ja i ti budemo od onih koji će slijediti Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Zato ova izlaganja i općenito govor o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ne bi trebao biti svačen, odnosno morao bi biti svačen samo u jednom kontekstu, a to je da mi učimo i izučavamo život poslanika sallallahu alejhi ve sellem isključivo zbog jedne stvari, a to je kako bismo ga slijedili, kako bismo se poveli za njim, odnosno kako bi sutra ja i ti bili od sledbenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, bili među skupinom odabranih, skupinom ljudi koji će poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeti pod svoje okrilje, bolje na sunjem danu i zauzimati se za nas. A to će da kako biti isključivo oni koji su dosledno slijedili Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ovdje na Dunjaluku. A da bismo slijedili Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, moramo znati nešto o njemu, odnosno moramo znati kako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponašao, odnosno kako je reagovao u određenim određenim situacijama. Stoga je učenje o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem veoma bitno za svakog vjernika i ni pošto se ova tematika ne bi trebala zanemarivati. Isto tako donošenje salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem je veoma bitna stvar, a to je da oni koji budu najviše donosili salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni će u stvari biti i najbliži poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sutra na sudnjem dan. Zato ako želiš bliskost poslanika sallallahu alejhi ve sellem sutra na sudnjem danu, moraš biti u plejadi onih koji će donositi salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a nadam se da će ovakve emisije odnosno ovakvi ciklusi predavanja u dobrano pomoći da kad čuješ ime Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da onako od srca i srca doneseš salavat nadajući se da ćeš sutra ti i ja, ako Bog da, biti u plejadi, odnosno u grupi onih ljudi koji će biti bliski poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Uh, zašto, odnosno zašto učiti siru poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji su to razlozi, prošli put smo o tome inšala malo detaljnije govorili. Danas ćemo nastaviti govor o tome koji su to izvori sire, Odakle mi u stvari učimo ovu siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ovo su veoma bitne napomene za sve one koji žele da znaju odakle ćemo mi u stvari uzimati naše podatke, odnosno odakle ćemo mi crpiti informacije o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zašto je ovo bitno? Bitno je iz prostog razloga što su se kroz historiju mnoge stvari nagomilale koje nemaju utemeljenja i koje nisu vjerodostojne i koje su šta više ponekad laž i legenda. Tako da ti moram kazati da ovim našim izlaganjima mi nećemo spominjati takve stvari. Nećemo spominjati legende, nećemo spominjati predaje koje su lažne, nego ćemo pokušati da se zadržimo isključivo na onim predajama koje imaju utemeljenje, koje su vjerodostojne, a ako nekad bude spomenuta neka predaja koja možda nije vjerodostojna i koja nije na stepenu sahiha, mi ćemo inšala ukazati na to i spomenuti da je ta predaja u sebi sadrži određene slabosti koji je to primarni izvor sire, odnosno odakle mi crpimo uh, glavne podatke za život iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zapamti Kur'an kao osnovni primarni izvor sire, dakle Kur'an je osnovni primarni izvor života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kur'an je objava od gospodara svjetova. Kur'an je nama zabilježio one glavne detalje koji su vezani za život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, Koran to nije zabilježio na način kao što ljudi to obilježe. Dakle, ljudi kada promatraju određene događaje, oni to promatraju sa strane. A kada promatraju sa strane, oni su u stanju samo da zabilježe onako onu vanštinu. Koran nam donosi osjećaje. Koran nam donosi kako su se ashabi osjećali, kako se poslanik sa osanem osjećao. Odnosno, Koran nam daje gajb. Kur'an nam govori o stvarima koje su za nas ljude skrivene, zato što je Kur'an Allahov govor, a samo Allah zna ono što u prsima ljudi kriju, stoga nam Kur'an služi kao jedan od osnovnih izvora sirije poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da bismo shvatili bolje život poslanika sallallahu alaihi wasallam, moramo dakle znati i prihvatiti da je Kur'an, da je Kur'an osnovni izvorni, ozvorni izvor, dakle primarni izvor sirije poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ono što je možda problematično kada je u pitanju sira i Koran jeste da događaji u Koranu nisu poredani hronološki. Dakle, ne ćeš naći ako otvoriš Allahovu knjigu hronološki red događaja, dakle, ćeš naći nešto o rođenju poslanika sa oselem, a zatim o životu Mekki pa u Medini i tako dalje, nego ćeš naći u određenim sekvencama i sečcima u Koranu da Allah na jednom mjestu govori o bitci na Bedru, na drugom mjestu govori o bitci na Uhudu, isto tako spominje bitku na Hunenu i tako dalje. U skroz odvojenoj suri, recimo Allah govori o sporazumu na Hudejbiji, na uh, uskroz trećoj suri gospodar svjetova spominje recimo e, stanje muslimana sa određenim židovskim plemenima u Medini i tako dalje. Dakle, u Koranu ne nalazimo uh, hronološki poredane događaje, nego u Koranu nalazimo stvari vezane za siru, a da kako ćemo, inšala, mi spomenuti većinu tih ajeta koji govore o Bedru, o Uhudu, o svim tim bitnim stvarima i isrećima života poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Jer Koran, jeli, i sira, zapamti, idu jedno uz, uz drugo drugi izvor odnosno drugo, drugo uh, drugi izvor sire, drugi izvor životopisa Muhameda sallallahu alejhi wa sallam, da kako je njegov hadis odnosno njegov sunnet. Svaki hadis možemo uzeti kao jedan je li isječak iz života poslanika sallallahu alejhi wa sallam, pogotovo ako ti hadisi govore o nekim događajima, o nekim stvarima koje su se zbile i tako dalje. Je li pa ćemo naći mnoštvo hadisa u kojima poslanik sallallahu alejhi wa sallam spominje neke stvari, a sahabi su to nama vjerno vjerno zapamtili, a onda prenijeli na tu sljedeću generaciju, tako da je to deli došlo došlo hvala Allah Allahu, došlo i do nas. Dakle, sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem mogu se uzeti kao vjerodostojan izvor sirije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ponavljam, i u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem imaćemo određenih slabih predaja, ponekad i lažnih predaja, ali ćemo mi ako Bog da isključivo e, e, ukazati na sve te stvari, odnosno kada nam dođe jel, određena tema, mi ćemo ako Bog da potruci da spomenemo samo one stvari koje su vjerodostojne, a ako bude potrebe da se spominju stvari koje su ispod vjerodostojnosti, Znači, mi ćemo, inšala, ukazati na tu stvar. Koja je treća, treći izvor sirije poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da kako su knjige sirije, odnosno knjige koje su napisane i koje govore isključivo o životu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Naime, već su djeca ashaba počeli da zapisuju i pišu neke stvari vezane za siru poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa ćemo tako naći da je Urve ibn Zubeir jedan od prvih koji su pisali i zapisali nešto iz života poslanika sallallahu alaihi wasallam. A Urve ibn Zubeir je sin poznatog ashaba ili Zubeir ibn al-Awama rodio se nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa tako ne spada u red ashaba, nego spada u red tabiina, ali je jedan od prvih koji su nešto pisali o siri poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sin trećeg halife Osman ibn Affan, Ab Abban ibn Affan, Aban ibn Osman ibn Affan isto tako je bio od onih koji su nešto zapisali o siri poslanika sallallahu alaihi wasallam. Uz njih ćemo spomenuti ibn Shihab Zuhrija, ibn Shihab Zuhrija koji je preselio 1129. godine po Hidjri. Dakle, to su, da kažem, tri insana koja su nešto zapisala o životu poslanika sallallahu alaihi wasallam, ali nažalost te njihova djela, odnosno one stvari koje su oni zapisali, nisu ostali sačuvani. Kako znamo onda za ovo? Znamo tako što su oni koji su došli poslije njih, a to je ona već sljedeća generacija, spominjali njih i spominjali njihova djela da su se tim djelima mi da su se tim djelima oni koristili, ali su kroz historiju, kroz potok vremena ta djela ostala izgubljena. Koja je jedna od najpoznatijih sira poslanika sallallahu alejhi ve sellem? To je da kako Sira ibn Ishaqa. Čovjek se zvao Muhammed ibn Ishaq. Muhammed ibn Ishaq rođen je u Medini 85. godine po Hidri. Dakle, to je već period kada su još neki od azhaba još uvijek živi. Kada ibn Ishaq ima priliku da se susretne s njima, da vidi, da čuje od njih direktno o, o, o, o, o, o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem o njegovom životu. Tako da je ibn Ishaq Uh, ispisao jednu obimnu, obimnu djelo obimno djelo uh, u nekih 10 ili 12 tomova u koje je sabrao, sabrao cijelu siru poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, sve ono što je čuo, ono što je vrijedno jeste da je Ibn Ishaq to zabilježio sa senedima, odnosno sa lancima prenosilaca. Međutim, ta knjiga, obzirom da je bila opširna, obzirom da je bila jeli, poveća, osjećala se potreba da je treba da se ta knjiga šta skrati. Već će jedan od sljedećih alima u ovoj oblasti upravo urati tu stvar, a njegovo ime je Abdul Melik ibn Hišam. Dakle, Abdul Melik ibn Hišam koji je živio 213. godine po Hidžri, uh, uradit će sažetak Ibn Ishakove sire. Dakle, sažetak Ibn Ishakove sire prisutan je danas i može se jeli, naći u četiri, u četiri tomnoj knjizi. Dakle, to je poznata Ibn Hišamova sira. I većina ostalih sira koje ti nalaziš kod sebe ili koje si nekad čitao, upravo uzimane su iz Ibn Hišamove sire. Ibn Hišamove sire. Dakle, ovo je tek onako da imaš neku predstavu odakle je ulema uh, uzimala, odakle je ulema uzimala eh, i, i, i, i gdje su zapisivane ta djela i kad su zapisivane. Veoma je bitno da znaš i vidiš da su ove knjige u stvari zapisane prije svih hadijskih zbirki. Dakle, Buhari je preselio 256. godine po Hidri. A vidjeli smo da je Ibnu Ishaq je rođen 85. godine po Hidri, a da je preselio 150. godine po Hidri. Što nam direktno govori, a isto tako Ibnu Hišam, Ibnu Hišam 213. godine po Hidri. Dakle, mnogo prije imama Buharije, imama Muslima, imama Tirmizija i svih ostali. Tako da su učenjaci sire, ljudi koji su pisali o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prednjačili i išli su u korak ispred onih koji će posle zapisivati samo hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle ovo nam govori jednu bitnu bitnu stvar, a to je koliko su oni pažnju posvetili životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da su već u prvom periodu nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem oni nastojali i pokušali da pripilaže i da zapišu sve ono što je bitno sve ono što je bitno iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem Pored ovih knjiga, tu se nalaze i knjige e, potonjih učenjaka. U prvi red tu možemo spomenuti knjige koje su poznate kao knjige Šemail ili knjige Šemail koje govore o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem opisujući njegov opisujući njegov izgled. Tu je najpoznatija Tirmiziva knjiga ili Šemailu Tirmizi u kojem Tirmizi opisuje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, opisuje njegov fizički izgled i tako dalje, je To je isto tako izvor sire za nas gdje možemo uzeti određene podatke i njima se da kako okoristiti. Još jedna vrsta knjiga da tako kažem jeste Delail, odnosno knjige koje govore o mudžizama poslanika sallallahu alejhi ve sellem, o, o stvarima koje su nadnaravne pojave koje su se desle život, za života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a jedno od najpoznatijih takvih dijela jeste Dela ilun Nubuve od imama od imama Bejhekija. Uz sve ove knjige možemo spomenuti knjige koje govore općenito o ashabima, knjige koje govore o historiji Mekke i Medine i kad se sve to uzme jeli, u obzir, to su otprilike neki od glavnih izvora sire poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, da ti sumiram, to su Kur'an u prvom u prvom redu, zatim sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a onda nam dolaze knjige sire Ibn Ishakova, Ibn Hishamova sira u prvoj mah, a nakon toga knjige Šema il koje opisuju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i isto tako knjige Dala koje govori o mucizama poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ono što želim sad da napomenem jeste veoma bitna stvar, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem porijeklom Arab. A da bismo bolje shvatili život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, moramo nešto znati o Arapima. Odnosno, ko su Arapi i kakvo je porijeklo Arapa? Prije samog govora o porijeklu Arapa moram ti kazati da današnji Arapi mahom nisu oni Arapi koji su bili tada odnosno da su današnji Arapi mahom koji nastanjuju Sjevernu Afriku, e, područje Jordana, Sirije, Palestine i tako dalje, to su u stvari ljudi koji su se po poarapili, da tako kažem. Da, ljudi koji su kroz historiju uzeli i preskrbili sebi arapski jezik, govore istim jezikom kojim govore i pravi Arapi, pa su i oni danas se nazivaju Arapima, njihove zemlje nazivaju se arapske zemlje, ali u suštini to nisu oni Arapi o kojima ćemo mi govoriti, odnosno oni Arapi od kojih poslanik, sallallahu alaihi wasallam, vodi, vodi poriče porijeklo. Dakle, ovo je jedna veoma bitna napomena, a to je da su pravi Arapi, u stvari Arapi koji danas nema toliko puno, da nisu svi današnji Arapi koji sebe nazivaju Arapima, u stvari oni Arapi koji vode porijeklo od onih drevnih, čistokrnih jeli, Arapa. Generalno, Arapi kao narod mogu se podijeliti u tri, u tri skupine. Osnovno, historijski gledano, Arapi mogu se podijeliti u tri skupine. Prva od tih skupina jesu drevni Arapi. Dakle, drevni Arapi. To su narodi u stvari koji su obitavali i živjeli na području današnje Arabije. Oni se tada naravno nisu zvali Arapi, nego su živjeli na tom području, a upravo u prvi red tu stavljamo narod Ad i Semud. Dakle, Ad i Semud koji je Allah Tebarka ve ta'ala spomenu u Kur'anu. Dakle, ta dva naroda gospodar svjetova spomenu u svojoj plemenitoj knjizi. Znamo da su nastanjivali područje današnje, današnje, jeli, male, e, današnje Arabije, tako da je upravo upravo su oni oni koje mi nazivamo drevni Arapi, ali oni nisu, da tako kažem, u suštini Arapi, nego su ljudi koji su nastanjivali taj, to područje koje mi danas zovemo, koje mi danas zovemo Arabijom. E, druga druga jeli, grupa Arapa jesu čistokrvni Arapi, takozvani Arapi Kahtanije. Kahtanije. Naime, oni vode porijeklo od Kahtana, odnosno od njegovog sina koji se zao Ja'rab ibn Kahtan. Ko je u stvari Jareb ibn Kahtan? I odakle Kahtan sam vodi porijeklo? ime došlo je u nekim predajama, ne znamo njihovu baš vjerodostojnost, ali ćemo ispomenuti tek onako da se zna. Na ime Nuh a.s. imao je, kao što je poznato, tri sina koji su sa njim se spasili. Jer jedan od njih je, jedan od njih je uh, umro, odnosno preselio, odnosno tušio se u onoj poznatoj događaju koje Allah spomenuo u Koranu. Ta tri Nuhova sina koja su preživjela jesu Sam, Jafith i Ham. Arapi, odnosno svi semitski narodi, vode porijeklo od Nuhovog sina Sama. Dakle, Arapi i svi semitski narodi, odnosno židovi isto tako, vode porijeklo od Nuhovog sina Sama. Uh, Jafith je Nuhov sin od čijeg porijekla jeli, uh, uh, rimljani, odnosno današnji evropljani, amerikanci vode porijeklo. Dakle, ovo je došlo u nekim predajama, tako se navodi. Ne znamo da li je ovo 100% tačno i vjerodostavno, nego tek onako da se prenese da se ima neka slika. I naravno, treći Nuhov sin Ham, porijeklo od njega vode svi Afrikanci. Dakle, od njega porijeklo vode svi Afrikanci. Tako da je ovaj naš Kahtan, odnosno njegov sin Jareb ibn Kahtan, vodi porijeklo od Nuhovog sina sama. Tako da vidimo da je njegovo porijeklo vraća se na Nuha, na Nuha alaihissalam. I upravo su to ti čisto krni Arapi ili Kahtanije. Kahtanije, oni su, na, na, oni su nastanjivali južne dijelove, južne i jugoistočne dijelove današnjeg arabijskog, arabiškog polosu, otoka. Ostaje nam još treća skupina Arapa, a to su Arapi Adnanije. Adnanije vode porijeklo od čovjeka koji se zvao Adnan, a on je porijeklom od Ismaila a.s. Kao što znamo, Ibrahim a.s. imao je dva sina, a Ibrahim a.s. živio je u Iraku, u gradu Ur. U današnjoj Mezopotamiji Ibrahim a.s. rodio se u gradu Ur, Poslije će Ibrahim a.s. učiniti hijđru iz Mezopotamije, osnovno iz današnjeg Iraka. Preselit će se u Egipat, e, oženit će se Ibrahim a.s. i sa ženom koja je poznata inšallah kao Hadjar, koju mu je poklonio tadašnji egipatski, egipatski kralj, e, Ibrahim a.s. dobit će sina Ismaila. Ismail će se roditi u Mekki, a Hadjar će učiniti najpoznati sajed među Safe i Merve, tragajući za zemzemom. E, Ismail a.s. će odrasti i narasti u Mekki. U području današnjeg tog srednjog centralnog dijela ili Arabijskog polotoka ili Hidžaza, kako se danas zove. Jedno pleme, Džurhum, zovu se pleme Džurhum, inače su Kahtanije, porijeklom iz južnog dijela ili Arabijskog polotoka, činit će Hidru ili krenit na sjever i Ismail, alihi selam, će oženiti jednu ženu iz plemena Džurhum. Dakle, Džurhum su Kahtanije, Ismail alejhi a.s. će oženiti jednu ženu iz plemena Đurhum i tako će oni eli postati, da kažemo, Arapi Adnanije ili poarapljeni Arapi, tako ih zovu. Zašto? Zato što Ismail alejhi a.s. u suštini nije bio direktni Arap, nego su Kahtanije Arapi, ali će kada stupi u bračnu vezu sa, sa ovom ženom iz plemena Đurhum, oni postati bolji i čistiji od ovih pravi, da tako kažem, Arapa, jer će on nastanjivati centralni dio Arapa centralni dio Hidžaza i centralni dio tadašnjeg arabijskog današnjeg arabijskog polotoka, njihov jezik će biti daleko čišći od jezika kojim govori Kahtanije, tako da će i oni s vremenom nazivati sebe Arapima. Dakle, odatle Arapi Adnanije. Jedan od potomaka Ismaila, alihi selam, zvao se Adnan. A Adnan je direktni potomak poslanika Muhammeda, direktni je li predak poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Dakle, Adnan jedan je od direktnih, direktnih je li, ljudi koji se nalaze u lozi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, Ismail, zatim potomak Ismaila alaihi sallam bio je Adnan, a od Adnana e, lozu će povući Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, tako da kažemo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u stvari porijeklom, porijeklom bio a, Arab Adnanija iz loze od Adnana. Kazao sam ti prije ovoga da je Ibrahim alaihi sallam bio u Mekki. da je Ibrahim alaihi sallam Kao što Allah u Kur'anu to spominje i govori وَإِذْ يَرْفَوْ إِبْرَاهِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلُ Kada su Ismail i Ibrahim podigli temelje uh, Allahove kuće, odnosno časne kjabe. Dakle, u Mekki Ibrahim a.s. podigao je temelje časne kuće Allahove, a to je današnja kjaba. Imaj obzira da današnja Kaaba koju ti danas vidiš nije ista Kaaba koju je sagradio Ibrahim a.s. Ova Kaaba ili građevina koju ti danas vidiš u stvari je Kaaba koja se u više navrata rušila i obnavljala. Jel? Tako da znaš da Kaaba sama po sebi i njeno kamenje nije samo po sebi sveto, nego da je sveto mjesto u kojem se ta Kaaba nalazi. Ibrahim a.s. je živio u Medini, njegov sin e, u Mekki, njegov sin Ismail salam isto tako živio je u Mekki. Prije njega Ibrahim salam koji je bio čisti muahid, dakle Ibrahim salam propagirao čisti monoteizam. Dakle, vjerovanje da nema ništa drugo što je doslovno da ga se obožava osim gospodara svjetova. Ibrahim a.s. ispovjedao taj teuhid, čisti teuhid, obožavanje samo gospodara svjetova. Dakle, Meka je bilo čisto mjesto gdje se obožavao samo Allah, gospodar svjetova. Ibrahim a.s će kroz, e, kroz vrijeme ljudima ustanoviti određene stvari, a to je da će određena mjesta oko Kjabe Ibrahim a.s. smatrati svetim, odnosno da će biti sveta ta mjesta i da će upravo to mjesto oko Kjabe dobiti ime Haram ili Haramul Mekki, Mekanski Haram ili sveti, zabranjeni Haram. I dan danas postoje granice tog Harema i to mjesto je sveto. Dakle, to mjesto je sveto i najsvetije, najčasnije mjesto na Dunjaluku. Dakle, to datira još od vremena Ibrahima a.s. Isto tako Ibrahim a.s. ljudima će predstaviti hađ. Dakle, ljudi do Ibrahim a.s. nisu imali obrede hađa, nego će im Ibrahim a.s. pokazati i naučiti ljude kako se obavlja hađ sve u svrhu i cilju da se veliča gospodar svjetova. Dakle, hađ veličanje gospodara svjetova. Zašto? Zato što Allah jedini zaslužuje da bude robovan i da se njemu ibadet, da se njemu ibadet jedinome čini. Ibrahim a.s. isto tako će im ustanoviti neke od svetih mjeseci, odnosno svete mjesece. Pokazat im kako se e, kite životinje koje treba da budu žrtvovane i tako dalje. Stoga znamo da od vremena Ibrahima a.s. u Mekki je zastupljen čisti teuhid, obožava se samo Allah, gospodar svjetova. Pitanje koje se samo nameće, otkud paganizam u Mekki? Odnosno, ok, otkud to da se u Mekki javlje kipovi? Otkud to da se u Mekki pojave kipovi? Otkud to da ljudi u Mekki počnu da obožavaju nekog drugog mimo Allaha te barake wa ta'ala? U odgovoru na to pitanje imamo hadis koji prenosi, kojeg bilježi ima muslim u svome sahihu, jeli? hadis koji je vjerodostojan, u kojem poslanik sallallahu alaihi wasallam nam upravo govori otkud paganizam, odnosno otkud kipovi u Mekki. Naime, poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao vidio sam Amr ibn Luhajja u džahennemu. Spominje nam ime jedno, a to je Amr ibn Luhaj u džahennemu kako kruži, a kako njegova iznutrica, jeli, stomak mu je rasporen i njegova iznutrica pada i ide za njim. Žestoka kazna. Zašto je kažnjen u stvari Amr ibn Luhaj, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, zato što je on promijenio vjeru Ismailovu. Dakle, Amr ibn Luhaj promijenio je vjeru Ismailovu, unio u nju elemente širka. Tako da je Amr ibn Luhaj u stvari prvi čovjek u Mekki koji je u vjeru unio elemente širka. Kako je došlo do toga? Naime, Amr ibn Luhaj el-Huza'i bio jedan uglednik iz plemena Huza'a. Putovao je na sjever u Šam i susreo se u Šamu sa ljudima, odnosno sa civilizacijom tadašnjom poznatom kao civilizacija Amalik ili Amalićani. A Malićani su bili jedna razvijena civilizacija u taj vakat, pa je Amr ibn Luhaj uh, osjetio kompleks manje vrijednosti pred njima. Vidio da su oni jedna razvijena civilizacija, da su Arapi u podređenom položaju odnosu na njih. Pa ih je pitao kako ste vi došli do ovoga, odnosno kako ste uspjeli da budete ovako razvijeni, ovako moćni. Pa su mu oni kazali to je zbog naših bogova mi imamo bogove kojima se mi klanjamo, koje obožavamo, pa nam upravo ti bogovi olakšavaju i zbog toga, zbog njihovog bereketa, mi smo ostvarili ovo što vidiš. Pa im je Amr ibn Luhaj kazao, kada biste vi meni dali jedan od tih kipova, jeli, kada biste mi vi dali jedan od tih kipova, da ga ja ponesem sa sobom kući kako bi i moj narod bio jak i moćan kao vi. A Malićani će Amr ibn Luhaju dati jedan kip koji se zvao Hubel. Hubel, dakle kip koji je prvi došao u Meku. Zvao se Hubel i Amr ibn Luhaj će taj kip donijeti i postavit će ga ispred, ispred Kiabe. Ljudi dotad ne znaju za kipove, ljudi nikada prije nisu obožavali kipove, međutim kada im Amr ibn Luhaj donese taj kip, ljudi će nakon ovoga početi postepeno da prihvataju paganizam i nakon ovoga postepeno će postati oni nevjernici i mušrici. Isto tako došlo je u predajama da je šeitan sam objavio, odnosno nadahnuo Amr ibn Luhaya, kaže Allah u Kur'anu, wa inne šajatina la juhune ila eulijaihim. Zaista šeitani objavljuju svojim štićenicima. Pa tako je došlo jedno od predaja da je šeitan Iblis, lanetullahi alih, objavio Amr ibn Luhayju za mjesta i za imena kipova ljudi koji su bili obožani za vrijeme Nuh alaihi A to su ona imena koje Allah spominje u Kur'anu, to su Vad, Suva, Jaguz, Jauk i Nesr. Dakle, ta imena Allah spominje u Kur'anu su to bili kipovi koje su ljudi u vrijeme Nuh alaihi obožavali. Tako da je Amr ibn Luhay bio prvi čovjek koji je predstavio ljudima u Mekki paganizam, mnogobožstvo. Isto se za njega veže da je ljudima jeli, predstavio određena vjerovanja kao što su razna sujevira, razne zloslutne i tako dalje. Stoga kažemo da je Amr ibn Luhaj sodno hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čovjek koji je u Meku donio paganizam, čovjek koji je u Meku donio mnogoboštvo. Kako je u tome Amr ibn Luhaj uspio? Odnosno, koji su razlozi zbog kojih je Amr ibn Luhaj uspio u svojoj misiji i kako se dalje odvijala situacija u samoj Mekki. Prošli put smo vidjeli da je Ibrahim a.s. ljudima e, u Mekki predstavio i propagirao jedinu ispravnu vjeru, a to je vjera u jednog Allaha, u jednog Boga, čisti teuhid. Ibrahim a.s. koji je imao sina Ismaila i koji je nastavio da živi na tom dijelu arabijskog poluotoka, propagirat će u narednim, narednom periodu ljudima tu istu vjeru, a to je vjera u jednog Allaha, mimo kojeg drugog Boga nema, a to je čisti teuhid. I to je bila misija svih Allahovih poslanika. I to će u konačnici biti i misija poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam o kojem mi govorimo. Međutim, ljudi kakvi jesu po svojoj prirodi sa protokom vremena i sa pomanjkanjem onih koji će im govoriti o Allahu, sa pomanjkanjem onih koji će ih upozoravati na zabranjene stvari, vrlo često se udalje od trase ispravnog vjerovanja. Pa je tako bilo i sa narodom koji je živio u Arabiji, dakle potomcima Ismailovim, a to su Arapi iz čije loze poslanik Muhammed sallallahu s.a.v. vodi porijeklo. Naime, i oni su kroz stoljeća zastranili u svome vjerovanju, a kulminacija njihovog zastranjenja desila se onda kada je Amr ibn Luhaj, o kojem sam ti nešto prošli put već kazao, otišao u Šam i iz Šama sa sobom donio kip po imenu Hubel. Taj kip Hubel ostaće među Arapima više od 600 godina. Biće poznat među njima i biće najpriznatiji i najpoznatiji njihov kip. Do te mjere da će Ebu Sufjan u bitci na Uhudu, kada prividno Kurejšije ostvare pobjedu nad muslimanima, kazati u'lu Hubel, veličajte Hubela. Dakle, veličajte Hubela. To je isti onaj kip kojeg je Amr ibn Luhaj nekih 600 godina prije donio iz Šama i instalirao ga, odnosno postavio ga ispred Kaabe u Meku. Odavde vidimo da je Amr ibn Luhaj otprilike živio negdje u prvom, u prvom stoljeću po Isau, a.s. Dakle, nekih 600 godina prije pojave Muhammeda, sallallahu a.s. Amr ibn Luhaj postavlja se pitanje kako je uspio u tome da ljudima promijeni vjeru. Jer je vrlo teško kod ljudi promijeniti im vjeru. Kada vjeruju određenu stvar i kada pojme tu stvar, ako im dolazi novo objeđenje, novo uvjerenje, tada ljudi tu stvar odbijaju. Pa se postavlja pitanje kako je Amer ibn Luhaj u stvari uspio u svojoj misiji da promijeni vjeru Arapa, odnosno da sa onog čistog teuhida Arape okrene u paganizam, u mnogoboštvo. Naime, Ulema navodi nekoliko razloga zbog čega je Amr ibn Haj u svojoj misiji uspeo, a jedan od prvih jeste da je kompleks niže vrijednosti bio prvi i osnovni razlog. A to je da je Amr ibn Haj, nakon što se vratio iz Šama, nakon što je vidio da je civilizacija Amaličana jaka i moćna, Amr ibn Haj osjetio se manje vrijednim. Pa kada je došao u Meku, propagirao je među svojim narodom to da su oni zaostali i da ako žele da budu jaki i napredni, da moraju biti poput amaličana, odnosno da ih moraju u svemu iskopirati, pa tako i u njihovom vjerovanju. Zbog toga sam vam donio i Hubela, vjerovatno je govorio Amr ibn Luhaj. Pa su ljudi postepeno počeli da prihvataju to njegovo ubjeđenje, dakle da je da su amaličani jaka i moćna civilizacija i da je jedini način da se bude poput njih u stvari da se radi sve onako kao što oni radi. I ovdje vidimo jednu veliku opasnost, a to je da i dan danas ljudi kod sebe imaju, imaju ove tendencije. Odnosno da kad vide neki narod ili neku naciju da su napredni, da su tehnološki recimo otišli malo napred, oni pokušavaju da kopiraju tu naciju i taj narod. Ne shvatajući da ako je neka sila jaka ekonomski ili vojno, to uopće ne mora znači da su oni moralno ispravni. Tako da mi muslimani vjerujemo da nama nije dozvoljeno da pri sebi imamo ovaj kompleks niže vrijednosti niti da oponašamo druge narode, druge civilizacije, pogotovo ako su nevjerničke. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas na to upozorio i kazao nam da je jeli strogo zabranjeno da oboža, oponašamo jedan narod, jer onaj ko oponaša neki narod, u stvari taj njemu i pripada. Tako se desilo sa Arapima u Mekke koji su pokušali da oponašaju narod Amaličana i na taj način su u stvari zastranili u svom vjerovanju i na taj način su prihvatili, prihvatili mnogoboštvo i prihvatili su, prihvatili su kipove. Još jedan razlog, razlog zbog kojeg je Amr ibn Luhaj uspio u svojoj misiji jeste i taj da je on bio ugledni član društva odnosno da je bio poglavar plemena Huza, da je bio kod njih na visokim stepenima i da su ljudi u njega gledali sa posebnom pažnjom. Pa tako kada čovjek sa pozicije i položaja nešto ljudima kaže, to ljudi obično, obično i prihvate. I ako se ovome pridoda još jedan treći razlog koji je isto tako veoma bitan, a to je da je tada među ljudima vradilo sveopće neznanje, da su ljudi živjeli u tom nekom džahilijetu, da nisu imali potrebno i po, potrebno znanje o Allahu ve ta'ala, tako da Amr ibn Lahaju u konačnici i nije bilo toliko teško da ljudima iskvari vjeru, da ljudima predstavi ovu novu vjeru i da ljude odvede u mračne tmine mnogoboštva i širka. Dakle, tako je Amr ibn Luhaj uspio u svojoj misiji, dakle, zbog kompleksa niže vrijednosti prema Amalićanima, zbog toga što je iskoristio svoj ugled i svoj položaj i zbog proširenosti neznanja, proširenosti neznanja među ljudima, Amr ibn Luhaj je uspio u svojoj misiji. Tako je mnogoboštvo stupilo na scenu u Mekki. Naravno, ovo se nije desilo preko noći, nego je prošlo određen niz godina, ali to su njegovi korijeni. Mimo ovoga, Amr ibn Luhaj će ljudima u Mekki predstaviti i razna sujevjerja. Počet će da im govori o nekim sujevjerima, pa će ljudi to početi da praktikuju. U smislu da su kod njih sujevjerna bila na sljedeći način, da bi čovjek, ako bi htio da ide na neki put, uzeo bi pticu u svoju ruku, a zatim bi pustio tu pticu. Pa ako ta ptica odati na desnu stranu, on bi kazao da je taj put dobar i da treba da ide tim putem. Međutim, ako bi ptica odletela na lijevu stranu, on bi smatrao da nije dobro da kreće na taj put. Dakle, to je svojevrstno sujevjerje. Nažalost, ova sujevjerja prisutna su i danas kod određenih ljudi koja uopće nemaju nikakvog uporišta u Allahovoj tebarke u vjeri. Isto tako ljudima je predstavio i određene obrazoslovna klanja životinja, da im je on kazao, jeli, ako ta i ta deva jeli, a, e, a, e, a, e, bude kod nje desetoro ženske mladunčadi, mi treba da je prinesemo kao žrtvu tom i tom Bogu i tako dalje. Međutim, Allah te baraka wa ta'ala sve je ovo poništio svojom objavom. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam protiv ovih stvari će se žestoko boriti, ali nažalost ljudi u Mekki u taj vakat, dakle govorim ti u periodu od neke prvog stoljeća pa sve do šestog stoljeća po Isau alihi selam, širk i mnogoboštvo polako će se proširiti do te mjere da je prilikom osvojenja Mekke da je prilikom osvojenja Mekke u Mekke bilo više od 360 kipova. Ti kipovi ili kamene strukture koje su bile obožavane ponekad su bile pravljene od drugih stvari, drugih materijala, pa jedan od ljudi koji su bili mnogobošci, a zatim primili islam, kaže mi smo znali kada odemo u pustinju, e, sakupimo malo pijeska, a zatim namuzemo malo mlijeka na to, na, na, na, to da bi se dobila određena, određena smjesa i onda od tog pijeska napravimo kip oko kojeg mi jeli, tavafimo. Možda se nekome bude činilo da je ovo nemoguće. Kako je moguće da zdrav i razuman insan obožava kamenje? Da zdrav i razuman insan pada na seđu pred jednim kamenom strukturom kao što je kip? Međutim, kazat ću ti ako se osvrneš danas oko sebe, vidjet da ljudi i dan danas, nažalost, obožavaju nešto slično. Da ljudi i dan danas vjeruju da im umrli nekad u kaburu mogu pomoći. Iako to sa zdravim razumom nema nikakve veze, ljudi vjeruju da im čovjek koji se nalazi u kaburu možda može pomoći. A ako pogledaš malo šire, vidjet da pojedini ljudi, pojedini narodi obožavaju stvari kao što su miševi, kao što su krave, životinje dakle. Ele, vidimo da ljudi ipak i dan danas skloni su da obožavaju stvari koje se onako na prvi pogled razumnom insanu čine, čine i tekako jeli, nemogućim. Tako je dakle paganizam stupio na scenu, tako je Amr ibn Luhaj ljudima predstavio predstavio paganizam. Na ovo se može dodati još jedno poznato okazivanje, kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, slušali smo o tom i tom okazivanju još dok smo bili djeca. Naime, Naile i Asaf, Naile i Asaf su u stvari, kao što je to došlo u nekim predajama, bili ljubavnici. U predbračnoj, odnosno prije bračnoj vezi bili su ljubavnici koji su živjeli u Mekki. Naravno, ovo je događaj koji je bio puno godina prije života poslanika, sallallahu alaihi wasallam, nego je to obitavalo kao legenda u tom narodu, jeli, među Arapima Meki. Pa su oni govorili da su Naila i Asaf u stvari bili e, ljubavnici, muško i žensko, jeli, koji su uh, uh, uh, voljeli jedno drugo, ali nisu imali mjesto da se mogu negdje sastati. Pa su njih dvoje odlučili da se sastanu u časnoj kjabi i da tu počinje grijeh preljube, jeli, da tu počinje grijeh zinaluka, pa kada su se sastali u časnoj kjabi, gospodar svjetova je njih skamenio. Dakle, kaznio ih žestokom kaznom, tako da je njih dvoje skamenio, Međutim, ljudi koji su tada bili i živjeli u Mekki smatrali su to kao svojevrsnu poruku od Allaha, pa su, nažalost, te njihove dvije kamene strukture uzeli za svoje bogove i počeli su da obožavaju te dvije kamene strukture. Ovo, naravno, čini se ljudima nezamislivo. Međutim, tako je bilo, tako se navodi u nekim predajama. Pa su na i Asaf u stvari bili dva griješnika koje Allah te barake o ta'ala kaznio i to žestokom kaznom. Kaznom je kaznom da su ih da ih Allah skamenio. Međutim, Arapi tog vremena uzeli su ta dva kipa, jednog su kipa stavili na safu, a drugi kip su stavili na mervu. Dakle, to su na dva brdašca, na domak same kjabe, ljudi koji danas idu na hađi na umru, e, vrše saj između ta dva, između ta dva brda, brdašceta. Kada bi oni činili saj, a taj saj i hađ sam ostao iz vremena Ibrahima, ali selam, oni bi kada dođu na safu dinili kip Naila, a kada odu na mervu dinili kip, jeli, dinili kip Asafa muslimani kada su poslije došli i kada im je propisana umra, osjećali su određenu vrstu nelagode da čine sada tavaf, odnosno da čine saj između Safe i Merve, upravo zbog toga što su na nekada na Safi i na Mervi bili ova dva, bili ova dva kipa. Međutim, Allah te baraka wa ta'ala u Kur'anu je objavio inna Safa wal Merveta min sha'air da su Safa i Merva u stvari dva Allahova znamenja i da one nemaju veze sa onim što su radili Arapi prije Islama tu. Tako da nema nikakve smetnje da vi između Safe i Merve jeli, kročite i hodite. Tako da su Arapi koji su tada jeli, uh, E, e, unijeli ovu stvar u svoje vjerovanje. E, poslije njih koji su došli, Arapi koji su primili islam, osjećali su malu nelagodu zbog tog jeli, tavafa, odnosno sajed među Safe i Merve, ali je gospodar svjetova ovim koranskim ajetom jeli, to sve obezvrijedio i kazao im da je Safa i Merva su u stvari dva Allahova znaka, dva Allahova znamenja i da nema nikakve smetine da se između njih jeli, čini, između njih da se čini sajed. Tu je li kada u pitanju e, vjerovanje Arapa, odnosno kako su pali na niske grane, kako se mnogo boštvo proširilo među njima, koliko kipova je bilo, koliko kipova je bilo prisutno kod časne Kabe. Dakle, broj kipova se uzdigao na nekih 360 kipova. Gotovo svaka porodica imala svoj kip, svaka porodica je prinosila žrtve tim kipovima i kipovi kipovi oko Kjabe, dakle, bili su i te kako i te kako prošireni. Vjerovanje u te kipove bilo isto tako prošireno. Oni su vjerovali da ih ti kipovi u stvari približavaju Allahu, ali to nije bilo tako. Pored ovoga vjerovali su da su meleki Allahove kćerke, pa su i njih uzimali jeli, kao svoja božanstva. Govorili su da su meleci Allahove kćerke. Ako se tome pridodaju razna sujevjerja, ako se tome pridodaju razne zloslutnje, vidimo da su Arapi tog doba zaista bili kada je u pitanju vjerovanje teški pagani i veliki mušrici, međutim oni nisu, oni nisu bili je li svi takvi. U narednom izlaganju, odnosno u idućem izlaganju, ja ću ti spomenuti nekoliko časnih i divnih primjera ljudi koji nisu bili mušrici, a koji su živjeli prije poslanika, sallallahu alihi wasallam. Vidjeli smo kako se paganizam proširio među drevnim Arapima, među ljudima koji su živjeli prije Muhammeda sallallahu alihi wasallam. No i pored toga što je većina ljudi bila u neznanju, što je većina ljudi obožavala kipove, što je većina ljudi činila najveći zločin prema Allahu, a to je širk, da se mimo Allaha neko uzme za, za gospodara, ipak je bilo časnih i svjetlih primjera. Naime, nisu svi ljudi u tom vremenu bili mušrici, bili pagani, nisu svi u toj vakat obožavali kipove, nego je bilo par časnih izuzetaka koje nam ulema i knjige spominju, pa ćemo iz tog razloga mi spomenuti te ljude. Naime, oni su poznati kao Hunefa ili Hanif. hunefa ili Hanif su oni ljudi koji su okrenuli u stvari svoja leđa od širka. Okrenuli se od širka ka gospodaru svjetova. Dakle, to su Hunefa ljudi koji su pokušali da ispovjedaju časnu Ibrahimovu vjeru. Dakle, tragovi Ibrahimove vjere ostali su sve do vremena poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, nisu ti tragovi skroz zamrli, iako su bili izuzetno, izuzetno mali. Dakle, nalazimo izuzetno mali broj ljudi koji su ipak ispovjedali časnu Ibrahimovu vjeru, a to je čisti teuhid, ljudi koji nisu uopće htjeli da obožavaju kipove, ljudi koji uopće nisu bili od onih koji su bili u suje i koji su bili od minama širka. Ko su ti ljudi? Naime, navodi se nekolicina tih ljudi. Jedan od onih koji nisu bili u Mekiji bio je Kus ibn Saide. Dakle, taj čovjek je bio poznat pjesnik iz jednog plemena iz današnjeg oprilike Omana. Dolazio je u Meku na hađ, a kada bi dolazio u Meku na hađ, Ponavljam, hađ je bio poznat i priznat još od vremena Ibrahima, a.s., a nije važio, odnosno nije nastao tek od nas, od muslimana, nego od vremena Ibrahima, a.s., hađ bio poznat kod ljudi i ljudi su dolazili da čine tavaf oko Kjabe i da, da budu jeli, u Mekki. Pa taj čovjek bi dolazio u Meku, zvao se Kus ibn Sa'ide, dakle iz jednog plemena iz Omana, današnjeg Omana, i kada bi dolazio u Meku, on bi propovjedao onu pravu, istinsku Ibrahimovu vjeru a govorio je žestoko protiv paganizma i mnogoboštva. Dakle, prilazio bi ljudima i govorio im da to što rade nije u redu. Znamo za njega zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je imao nekih oko 20 godina, dakle pri nego što se oženio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidio je ovog čovjeka i taj čovjek mu je ostao u sjećanju. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto tako nikada nije obožavao kipove. Dakle, poslanik sallallahu alaihi wa sallam nikada nije bio mnogo božac. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nikada nije bio od onih koji su šta činili seždu kipovima ili ih obožavali, nego je uvijek bio od onih koji su naginjali ka vjeri Ibrahimovoj. Samo je čekao objavu pa da zna na čemu je, odnosno da zna ono šta treba i kako treba da propagira. Zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam je zapamtio ovog čovjeka Kus ibn Sa'ide. Mnogo godina poslije ovoga, mnogo godina poslije ovoga kada poslanik sallallahu alaihi wa sallam bude u Medini, I kada pod kraj njegovog života veliki broj tih plemena budu dolazili u Medinu da kažu i iskažu svoju pripadnost islamu, jedno pleme će doći iz Omana u Medinu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem će ih pitati: "A gdje je Kus ibn Saide?" A gdje je taj čovjek kojeg se poslanik sa oselem još sjeća od vremena prije poslanstva, čovjek koji je, koji je dolazio u Meku i koji je govorio protiv paganizma? pa su mu ovi ljudi, njegovi saplemenici rekli, Kus ibn Sa'ide, obzirom da je bio tada već star insan, Kus ibn Sa'ide je davno jeli, preselio. Nadamo se da je ovaj čovjek bio na ispravnoj vjeri i da će mu Allah te barake ve ta'ala jeli, uvest ga u džennet. Međutim, obzirom da on nije bio iz Mekke, mi imamo četvoricu poznati hunefa, Hanifa, koji su bili u Mekki i koji su propagirali ispravnu vjeru jeli, Ibrahimovu. Naime, ta četiri čovjeka, Eh, kako su, kako su saznali jedni za druge i kako smo mi saznali za njih. Naime, Kurejiš kao glavno pleme u Mekke, eh, godišnje su imali jedan festival. Godišnje su imali jedan festival gdje su na tom festivalu prinosili žrtve svojim kipovima, eh, spravljali određene hrane, odnosno pravili ono što prave ljudi na tim festivalima, kružili oko kipova, tavafili oko tih kipova, a kada bi se taj cijeli festival završio, oni bi napuštali Meku na određeni broj dana i odlazili u doline van, van Mekke. Tako da bi grad tada ostajao pust. I kada se to jednog dana desilo, i kada su oni napravili taj festival, i kada su radili sve ono što urade, i kada su napustili Meku, četiri čovjeka su ostala u Meku. Kada su vidjeli jedni druge, znali su da su oni u stvari na istome. Znali su da oni u stvari zastupaju isto mišljenje i da vjeruju u ono isto što je vjerovao Ibrahim a.s., a da odbijaju paganizam da odbijaju paganizam. Ta četiri čovjeka će se naravno sprijateljiti, obećat će jednim drugima da će krit svoju vjeru i da će pokušati da nađu pravu istinu. Jeli? Sada nema poslanika na Dunjalu Dunjaluku još uvijek, ali oni jednim drugima obećavaju da će pokušati da nađu istinu. Ta četiri čovjeka su Varaka ibn Naufal. Jedan od prvih jeste Varaka ibn Naufal, zatim Ubejdillah ibn Đahš, dakle Ubejdillah ibn, ibn, ibn Đahš, Osman ibn Huveirith i Zaid ibn Amr ibn Nufail. Dakle, to su njih četvrca. Allah najbolje zna njihova imena. Možda nam nisu toliko bitna, ali tek onako da ispomenemo, bitno je ono što se desilo s njima. Naime, Varaka ibn Neufel, on je od njih možda jedan od najpoznatiji. Naime, on će dočekati život poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. U ovom periodu sad kada se ovo dešava, Varaka ibn Neufel je možda u nekim svojim srednjim godinama svog života, ne znamo tačno, ali možemo pretpostaviti. Varaka ibn Neufel će napustiti Meku, otiđe na sjever, prihvatit će kršćanstvo i izučavat će kršćanstvo, judaizam i tako dalje, opismenit će sebe i postaće jedan od učenjaka tog doba. Dakle, postaće jedan učenjaka tog doba, čovjek koji je bio poznat kao čovjek koji čita knjige, čovjek koji zna ono što je bilo prije. Pa će zbog toga uživati veliki ugled i znanje i upravo zbog toga kada poslanik sallallahu alaihi wa sallam dobije svoju prvu objavu i kada mu se Džibril po prvi put ukaže, njegova supruga Hatidža upravo će otići kod ovog čovjeka koji sada živi u Mekki, već je u svojim poznim godinama života. Varaka ibn Neufel. Pa će mu Hatidža kazati šta se desilo poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Tada će Varaka odma znat da je upravo to ono isto što se desilo Musao. Pa će kazat to je Namus. To je Džibril. To je Melek koji se pojavljivao i dolazio svim poslanicima. Odnosno to je Allahov sunnet na zemlji. I ja bih volio, kaže Varaka, da doživim, odnosno da ga podržim i da stanem uz njega onog dana kada ga njegov narod bude tjerao iz ovog rodnog, rodnog grada. Dakle, Varaka ibn Neufel nakon ovih riječi, nedugo nakon ovoga, će preselt na Hiret, prihvatio je vjeru Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i ovim činom postao musliman. Drugi od ove četvorice, Hunefa Ubedillah ibn Đahš, isto tako je prihvatio kršćanstvo. Dakle, na početku, ovo je prije pojave Islama, prihvatio je kršćanstvo i bio kršćanin. Međutim, kada je Muhammed s.a.v. počeo da poziva u Islam, ovaj čovjek će prihvatiti Islam. Oženit će se Ummu Selemom, a Ummu Seleme je jedna od žena poslanika s.a.v. Dakle, Ubedillah ibn Đahš je suprug Ummu Seleme i njih dvoje će se odseliti u, u Abesiniju. Kada se odseli u Abesiniju, Ubedillah ibn Đahš će ponovo prihvatiti kršćanstvo. Odnosno, napustit će vjeru Islam i postaće ponovo kršćanin. Tim činom Ummu Seleme će se razvesti od njega, a poslanik s.a.v. će oženiti Ummu Seleme, a Abdullah, odnosno Ubedillah ibn Đahš, će preseliti kao nevjernik, odnosno kao kršćanin. Šta je bilo sa trećim od njih, a to je Osman ibn Huveris? Osman ibn Huveris je napustio Meku i otišao ka sjeveru, uh, posjetio je Bizantiju i njene glavne centre, uh, susreo se sa njihovom ulemom, njihovim učenjacima i naučio njihov jezik i postao jedan od tumača, odnosno ljudi koji rade koji rade kod njihovog imperatora na dvoru. Dakle, uh, Osman ibn Huvelis postaće njihov prevodilac, da tako kažemo, uh, prihvatit će kršćanstvo i gore u Bizantiji, u Bizantiji će i preselit, preselit će kao, kao kršćanin. Posljednji od njih od ove četvorice je Zed ibn Amr ibn Fejl i on je možda i za nas najznačajniji. Zašto? Zato što će e, ovaj čovjek u stvari preseliti pet godina prije nego što Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dobije svoju prvu objavu. Naime, naime Zaid uh, Amr ibn Zaid, odnosno, odnosno uh, Amr ibn Zaid, jeli, Zaid ibn Amr halalte, Zaid ibn Amr ibn Fail jeste čovjek koji je u Mekki bio poznat kao, kao insan koji se bori protiv mnogoboštva. Uh, Dakle, on je otvoreno i javno u Mekki propagirao jed, vjeru u jednog Allaha. Borio se protiv mnogobožaca, borio se protiv mnogoboštva i poslanik sallallahu alaihi ve sellem ga potom je zapamtio. Dakle, da je bio otvoreni borac protiv e, širka u Mekki. Međutim, kažem ti, pet godina prije poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Zaid ibn Amr Zaid ibn Amr će preseliti na bolji na bolji svijet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem će spomenuti ovog čovjeka. Naime njegov sin Said ibn Zaid je jedan od deseterice obradovanih džennetom. Dakle, Said ibn Zaid ibn Amr jeste jedan od deseterice obradovanih džennetom i upravo će on pitati poslanika sallallahu alaihi wasallam o Allahu poslaniće kakva je situacija sa mojim babom. Jel, gdje je moj otac? Obzirom da je on preselio prije Islama, nije dočekao period poslanstva, kakav je status Zaid ibn Amra? Pa mu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže Zaid ibn Amr će biti na sudnjem danu proživljen kao jedan ummet. Dakle, Zaid ibn Amr Biće proživljen kao jedan poseban insan koji nema poslanika kojeg će slijediti, ali zbog onoga na čemu je bio, zbog časne misije koju radio, Allah te barake ve ta'ala će ga proživiti kao jednog, jedan poseban poseban umet. Isto tako poslanik sa oselem će obradovati njegovog sina Sejd ibn Zejda i kada će mu, kada se uspinjao na mirađ i kada je vidio džennet, vidio sam Zejd ibn Amra u džennetu, Allah mu je dao ne jednu, nego dvije, nego dvije bašće. Dakle, to su bili ljudi koji su i prije Islama u Mekki od Arapa propagirali vjeru koja je bila vjera Ibrahimova. Dakle, vidimo da nisu baš svi ljudi jeli, bili e, e, mnogobošci, bili pagani, nego je bilo časnih izuzetaka ovih posebnih ljudi koji su i pored toga što je paganizam i mnogoboštvo bilo prošireno u Mekki, ovi ljudi su bili ovi ljudi su bili na časnoj i ispravnoj vjeri, odnosno vjeri Ibrahimovoj. Van granica Arabijskog polotoka također nalazimo primjere nekih ljudi koji su tragali za istinom. A da kako jedan od najpoznatijih, najupečatljivijih primjera jeste Selman el Farisi. Selman el Farisi je bio Perzijanac, čovjek koji se rodio u tadašnjoj civilizaciji, a to je tadašnja Perzija, veliko ogromno sasanitsko carstvo. Međutim, njihova vjera, odnosno e, vatropokloništvo, njemu se nije dopadala. Pa kada je vidio i uočio, po prvi put se susreo sa kršćanstvom, Salman il Farisi će prihvatiti kršćanstvo, a nakon toga će napustiti Perziju i otići u centar kršćanstva tadašnjeg, a odnosno to je djera Isa alihi selam, kršćanstvo koje nije kao današnje, kršćanstvo koje ne propagira trojstvo, nego kršćanstvo koje propagira vjeru u jednog Allaha i koje najavljuje dolazak novog poslanika, to je Muhammed sallallahu alihi wasallam. I upravo će Salman el Farisi kroz upoznavanje sa tadašnjim kršćanstvom, kroz, kroz govor sa monasima i svećenicima, doći do podatka da je došlo vrijeme da se pojavi novi poslanik. Da će doći u njegovo vremenu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i da je njegovo da traga za tim poslanikom. Iako Salman el Farisi još uvijek ne zna ko je taj čovjek. Iako Salman el-Faris još nikad nije susreo tog čovjeka, on zna jer je u knjigama spomenut da će doći čovjek po imenu Ahmed, da će doći čovjek po imenu Mohamed, čovjek koji će propagirati vjeru i koji će biti poslanik od gospodara svjetova. Salman el-Farisi će čuti da se taj čovjek pojavljuje u mjestu gdje ima mnogo palmi, pa će pokušati da dođe do tog mjesta. Međutim, židovi će ga prodati kao roba i on će skončati u Medini. Skončat u Medini, u mjestu gdje se zaista nalazi mnogo palmi. Poslanik s.a.v. po svom dolasku iz Mekije u Medinu, Selman će čut za njega, će se sa poslanikom s.a.v. i postaće jedan od najčasnijih ashaba. Dakle, vidimo da je i u preislam, preislamskoj eri bilo ljudi koji su zbog svoje iskrenosti i zbog svog iskrenog traganja za istinom bili na koncu upućeni. Jedan od tih primjera je Selman el Farisi, a nama svakako ostaje da svaki onaj čovjek koji istinski traga za istinom, jeli onaj koji je iskren u svojoj namjeri, zapamti, takvog Allah neće ostaviti na cjedilu i takvog će Allah te barke za sigurno uputiti. O tome kakve su još prilike vladale na arabijskom poluotoku i koje su, i koje su to stvari još bitne prije nego što samo govora o rođenju Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Prošli put smo vidjeli da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem porijeklom od Arapa, pa smo onda govorili o tome kakvo je bilo vjersko stanje kod Arapa. Pa smo vidjeli da su Arapi mahom bili pagani, da su vjerovali u mnoštvo kipova. Isto tako kod njih su bila prisutna razna sujevjerja. Međutim, i pored toga što su vjerovali u mnoštvo kipova, Arapi nikada nisu negirali Allaha kao vrhovnog gospodara. Dakle, Allah je bio božanstvo koje je vrhovno božanstvo i koje se obožava. Ako potražiš u knjigama da li je postojao neki kip za Allaha, vidjet da to nije bio slučaj. Dakle, oni nikada nisu isklesali neki kip i kazali za njega da je to Allah nego su imali kipove za druga svoja božanstva, smatrajući da ih ta božanstva u stvari mogu približiti ka gospodaru svjetova. Ali su duboko ubijeđeni i duboko su vjerovali u jednu apsolutnu činjenicu, da je onaj koji je na nebesima, Allah subhanahu wa ta'ala, da je on taj koji ih stvorio, koji ih obskrbljuje i tako dalje. Uzvišen je Allah u svojoj knjici nam upravo govori o toj apsolutnoj istini koju Arapi, predislamski Arapi u Mekke nisu nikada negirali a to je da ako bi ih se upitalo ko je stvorio nebesa i zemlju, oni bi bez imalo, bez imalo sumnje kazali stvorio ih je Allah. Ako bi se upitalo ko je taj ko spušta kišu sa nebesa, oni bi isto tako odgovorili da je to Allah. Ako bi se upitalo ko je taj ko vam obskrbu daje, oni bi isto tako kazali da je to Allah. Dakle, oni su znali za Allaha i vjerovali su u Allaha. Stoga kada je poslanik sallallahu alihi wasallam došao, on nije došao sa nekim novim božanstvom. Dakle, on nije izmislio neko božanstvo koje je njima nepoznato. Nego je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam došao sa konceptom koji je kod njih već poznat. Od vremena Ibrahima oni znaju za Allaha i vjeruju u Allaha. Međutim, oni su njemu vremenom počeli pripisivati su druge. Dakle, oni znaju za Allaha te barake wa ta'ala. Znaju ko je Allah, znaju da ih je Allah te bareke ve taala stvorio, ali i pored toga oni i dalje nisu muslimani. Zašto nisu muslimani? Zato što obožavaju kipove. Ali kako je moguće da obožavaju kipove ako su svjesni da je Allah taj koji je njih, koji ih je stvorio? Dakle, zbog čega oni obožavaju kipove ako znaju i vjeruju da je Allah taj koji je tvorac svega? Odgovor na ovo pitanje daj nam gospodar svjetova u svojoj plemenitoj knjizi u suri Zumer u trećem ajetu kada kaže ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa mi ove naše kipove obožavamo s jednim razlogom da nas oni približe Allahu dakle razlog zbog kojih su predislamski arapi mušreci meke obožavali kipove bio je ovaj oni su smatrali da će ih kipovi približiti gospodaru gospodaru svjetova nažalost i neki ljudi danas imaju ovakvo svatanje. A to je da misle da su posrednici potrebni kako bi se došlo do gospodara svjetova. Oni sami za sebe kažu mi smo previše griješni. To isto su govorili pred islamski Arapi. Mi smo previše, naše duše su se zaprljale grijesima i mi ne možemo da se direkt obratimo Allahu, nego idemo preko posrednika. Nažalost, ljudi to isto rade i dan danas. I to je pogrešno. Ono što je kod nas muslimana prihvatljivo jeste da se čovjek bez obzira na količinu grijeha, bez obzira na stanje u kojem se on nalazi, obraća uvijek isključivo direktno Allahu. Dakle, u našoj vjeri nemamo nikakvih posrednika. Pa makar ti posrednici bili dobri ljudi, jer vidjet da su i mekanski predislamski Arapi upravo takve dobre ljude uzimali za svoje posrednike. Naime, navešću ti primjer e, njihovog božanstva Lata. Allah ga spominje u Koranu. أَفَرَأَيْتُمُ لَاتَ وَالْعُزَّ Da li ste vidjeli Lata? Dakle, božanstvo Lat kod predislamskih Arapa bio prisutan. Lat je u suštini bio čovjek, dobar čovjek koji je živio u Mekki mnogo prije, mnogo prije nego što su mu oni isklesali kip. Naime, bio je poznat po tome da je spravljao hranu ili supu hađijama tako što bi uzimao ostatke leće, njih, od njih pravio određenu smjesu, a zatim pravio supu i davao to hađijama. Taj proces pravljen na, na arapskom se kaže late jelutu, late jelutu, pa je od tog imena došlo ime lat lat. Dakle, bio dobar čovjek, bio dobar čovjek, poznat insan koji je bio dobročinitelj, pomagao ljudima i kad je lat preselio, kad je lat umro, na njegovom kaburu oni su izgradili jedan mauzolej, a zatim su na mjestu gdje je on ukopan izgradili isto tako, podigli i jedan kip, sve s ciljem da ih taj kip podsjeća na lata, sve s ciljem da ih taj kip podsjeća na tog dobrog čovjeka, a onda generacije koje su došle poslije, one su počele da uh, direkt obožavaju lata, smatrajući da će biti lat, da je lat taj koji je u stvari posrednik između njih i gospodara svjetova. Dakle, predislamski Arapi su imali ovaj koncept, kažem ti, ovaj koncept se zadržao i do dan, i do dan danas. Dakle, ovaj koncept se zadržao i do dan, i do dan danas. Naime, poznato je da je Kurejš, dakle, pleme koje je živjelo u Mekki, koje je imalo ovakav, ovakav dakle, koncept. To je što se tiče njihovog religijskog ubjeđenja i vjerskog statusa. Dakle, da je pleme Kureš obožavalo kipove, da su kod sebe imali razna sujevjerja i da su oni kao takvi jeli, bili u određenoj mjeri kao mnogobošci zaprljali svoje duše i sada naravno treba da im dođe poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koji će da ih izvede iz tmina širka na svjetlo, na svjetlo upute. No prije nego što počnemo govoriti o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i njegovom rođenju moramo spomenuti još neke bitne stvari, odnosno bitne okolnosti koje direktno, koje direktno utiču, odnosno direktno su bitne za život Muhameda sallallahu alejhi ve sellem poslije. Na vrijeme kakva je bilo politička situacija u Mekki prije Muhameda sallallahu alejhi ve wasallam. Arapi nisu imali centraliziranu vlast. Naime, svako pleme je bilo otprilike za sebe. Svako od tih plemena imalo je jednog od svojih e, e, seniora, odnosno svojih starijih članova, koji je obično bio poglavar tog plemena, ta plemena su neka znala da se udruže, da, smo, da formiraju određene saveze, obično kako bi napadali druga plemena, vojevali i vodili, vodili bitke protiv njih. Dakle, njihova politička situacija nije bila ujedi, nisu bili nikada ujedinjeni, nisu imali nikada centraliziranu vlast. Samim tim, okolne civilizacije na njih nisu ni obraćale neku posebnu pažnju, jer su oni u suštini bili e, mahom nomadska plemena, a određeni dio, određeni dio bili su Arapi koji su stacionirani na u gradovima kao što je Meka, kao što je Jethrib, kao što je Tajf i tako dalje. Dakle, politička situacija nije im bila nešto posebna i oni su bili na toj političkoj sceni jedna zanemarljiva, zanemarljiva skupina ljudi i, i, i kao narod. Što se tiče ekonomske situacije koja je vladala prije pojave Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i neposredno nakon njegovog rođenja pa sve do poslanstva, vidimo da je ekonomska situacija bila bila veoma čudna. Naime, bogataši, ljudi Mekke oni su držali sav imetak u svojim rukama. Oni ljudi koji su bili siromašli nisu baš bili u prilici i nisu baš mogli da se, da se obogate. Obzirom da je Mekka pozicionirana negdje u centralnom dijelu današnjeg arabijskog poluotoka, ljudi tu se ne bave poljoprivredom. Ne bave se poljoprivredom, nego se bave otprilike stočarstvom, dakle uzgajem kamila, uzgajem ovaca i tako dalje, ali je primarno njihova primarna zanimacija jeste trgovina. Vidjećemo ćemo poslije kako je poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem pradjed Hašim, on je taj koji im je uveo dva putovanja, jedno na sjever i jedno na jug, kako bi se njihova ekonomska, ekonomska situacija promijenila i kako bi se njihove prilike u Mekki popravile društveni status, odnosno moralno stanje i stanje žena kako je vladalo u Mekki u taj vakat je isto tako, isto tako čudno, odnosno situacija nije nimalo, nimalo pozitivna. Naime, predislamski Arapi na ženu su gledali kao na jedan predmet, odnosno žena je kod njih bila na stepenu, na stepenu običnih predmeta koji se nasljeđuju. E, nažalost, e, e, ta stvar je bila i tekako i tekako proširana među njima. Žene nisu smatrali, oni svoje žene nisu smatrali onakvim kakvi treba da ih smatraju, nego su ih držali za, za kažem ti, predmete ili nešto poput toga. Ovdje vidimo to da kada bi e, neko preselio kod žene neke, žena nije imala nikakvo pravo na nasljedstvo. Te žene isto tako kod odabira supruga nisu, nije se držalo posebno do njihovih mišljenja. Kada bi njen suprug preselio, e, e, bila je, bila je mogućnost da je, da je njegov brat naslijedi dakle, tu ženu. Tako da je položaj žene u mnogome, u mnogome bio podređen poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa dolaskom on će promijeniti sve ove stvari ženama će dati ona prava koja ona koja koja ona imaju kao kao normalna ljudska bića žena će imati pravo pravo glasa žena će imati pravo da odabere svoga supruga isto tako žena će imati pravo da naslijedi imovinu i tako dalje isto tako pozicija robova bila je teška da su robovi bili izgladnjivani preopterećivani da da da nisu imali određena prava poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada dođe on će promijeniti dakle i tu i tu situaciju u mnogome Dakle, vidimo da je poslanik sa ve sellem prije dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem situacija bila izuzetno teška, pogotovo kada su u pitanju žene, kada su u pitanju robovi. Važno je napomenuti da je odnos prema ženskoj djeci dok su još bila mala isto tako bio izuzetno, izuzetno ružan. Naime, predislamski Arapi smatrali su da je rođenje ženskog djeteta svojevrsna sramota, pa kada bi im se rodilo žensko dijete, E, neki od njih su tu žensku djecu znali živu zakopavati u zemlju, dakle to je bio njihov običaj. Smatrali su da je žensko dijete dijete koji ne može da brani, da brani kućni prag, ne može da, da ide u boj, samim tim ne zaslužuje poseban tretman kakav zaslužuju muški članovi u društvu. Tako da je status žene u predislamskoj eri bio izuzetno, izuzetno težak, a sve će se ovo promijeniti sa dolaskom Muhammeda sallallahu alihi, sallallahu alihi wasallam. Dakle, status žene, status robova i status oni koji su bili siromašni. su oni koji su bili siromašni. Kažem ti, u ekonomskoj situaciji Arapi, Arapi kad je u pitanju trgovina, e, imali su običaj da posluju e, na kamatu, Dakle, kada bi pozajemljivali jedan drugima pare i davali dug, ta kamata je dosezala i do 100, i do 100 procenata. Čovjek koji ne bi bio u stanju da vrati dug, mora je poslije da otplaćuje taj dug dugi niz godina, a ako na posljedku ne bi mogao da otplati taj dug, onda bi on sam padao, onda bi on sam padao u ropstvo. Što se tiče moralnog statusa, kod Araba, kod njih isto tako bilo prošireno opijanje, odnosno pijenje vina, a, a, a, kocka je bila prisutna isto tako. Tako da možemo kazati da je generalno sa vjerske njihove prilike nisu bile, nisu bile E, nisu bile takve kakve, kakve bi trebale da budu. Dakle, obožavali su kipove, imali su sujevjerja i tako dalje. Zatim, ekonomska situacija je bila izuzetno teška. Status žene, status djece, odnosno pogotovo ženske djece, bio je nepovoljan. Status robova i sve to. Sve to u globalu govori nam da a predislamski Arapi nisu bili, eh, nisu bili nešto posebno civilizirani, odnosno nisu se posebno isticali po nekim stvarima. Međutim, oni su kod sebe imali određene stvari, određene stvari koje zavređuju da ih se, da ih se eh, odabere za, da nose poslanicu. Koje su to stvari koje odlikuju Arape, odnosno pozitivne stvari? Napominjem te da ne zaboraviš donošenje salavata na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jer je poslanik sallallahu alaihi wa sallam upravo kazao da velika nagrada sljeduje onoga ko donosi salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a isto tako da osoba koja donese salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam neka očekuje da Allah te barake wa ta'ala na njega donese sa deset salavata, zato što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam u vjerodostavnom hadisu kazao ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset salavata. Zato iskoristi ovu priliku da kada slušaš govor o poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i kada se spomene njegovo ime, nemoj škrtariti u donošenju salavata na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nadajući se da ćemo time produbiti našu ljubav prema njemu i nadajući se time da ćemo biti sa njim na sudnjem danu i da ćemo ući pod okrilje njegovog šefata, odnosno njegovog velikog zauzimanja. U ovom serijalu govorimo o milosti svjetovima Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, čovjeku koga je Allah tebareke ve ta'ala poslao kao milost svjetovima. Naravno da bismo došli do govora o samom njegovom rođenju, odnosno o samoj misiji njegovoj, moramo kazati nekoliko uvodnih napomena koje su veoma bitne i koje su veoma značajne za čovjeka da bi generalno razumio kontekst vremena i prostora u kojem Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dolazi. Zato što je veoma bitno da kada govorimo o određenoj ličnosti i kada hoćemo da mu sudimo ili da kritikujemo, veoma je bitno da govorimo iz perspektive i konteksta vremena i prostora u kojem je taj čovjek živio. Danas ćemo naći mnoge ljude da su shodi, da, da, da, da, da kritikuju, da komentarišu ili čak pa, da, da vrijeđaju. Zašto? Zato što iz svoje vremenske perspektive i vremena u kojem oni žive, oni daju ocjene za drugo vrijeme i druge narode, odnosno prostor u kojem su drugi ljudi živjeli. <clears throat> Imaj na umu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio nekih 14 vijekova prije nas, da je smješten da je, da, da, je, da se rodio u centralnoj Arabiji, tadašnjem Hidžazu, odnosno tadašnjoj Mekki i da su prilike koje su tada vladale bile znatno drugačije od prilika koje danas vladaju u svijetu. Samim tim poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem gledamo u kontekstu vremena i prostora u kojem je on živio, pa samim tim i kada govorimo o njegovom životu, govorimo upravo upravo na takav način. E, s tim u vezi mi govorimo o predis islamskim Arapima, odnosno o vjerskom stanju kod njih, o moralnom stanu kod njih, o tome kakve su ekonomske prilike i političke prilike vladali, općenito kakvo je to društvo bilo. Ako shvatimo i razumijemo kako je društvo bilo za vrijeme Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, tada ćemo inshallah bolje shvatiti a, a, a, njegovu misiju i sama njegova nastojana da promijeni to, to društvo. Vidimo da je društvo bilo ogrezlo u grijehu, da je društvo zapalo u, u, tmine, u tmine širka, da je dakle na vjerskom planu njihovo, njihovo stanje bilo veoma loše loše. Isto tako na moralnom planu njihovo stanje je bilo izuzetno, izuzetno loše. Ako znamo da su ove stvari takve, odnosno ako smo ih prethodno saslušali i vidjeli da one zaista takve jesu, odnosno da je njihovo vjersko stanje da su bili na veoma niskim granama, da su obožavali kamenje, da su obožavali drveće, da su obožavali razne stvari koje ne dolikuju zdravo umnom insanu da to radi. Isto tako da su imali suje vjera i sve ostale stvari, da je stanje njihovog morala bilo na niskim granama, postavlja se jedno logično pitanje, a to je zašto je onda Allah odabrao Arape i Arabiju da budu nosioci finalne poruke koja će biti objavljena cijelom čovečanstvu? Dakle, koji su to razlozi ili imaju li neke mudrosti u tome zašto je gospodar svjetova se odlučio da upravo jedan Arab ponese univerzalnu poruku za cijelo čovečanstvo i da upravo Arapi budu narod od kojih će taj čovjek doći i da upravo oni budu ti koji će pomoći tog čovjeka. Da kako da postoji neki veliki broj tih razloga. Ja ću ti ovdje spomenuti samo, samo neke ono što se odma nameće kao pitanje jeste da je u taj vakat bilo nekoliko civilizacija koje su okruživali arapski svijet. Naime, bila je prisutna veliko sasanitsko carstvo ili perzijsko carstvo, isto tako bizantijsko carstvo. Oni su bili civilizacije već nekoliko hiljada godina i neko može da upita, a zašto kod njih se nije pojavio poslanik? S druge strane, zašto poslanik nije došao iz loze iz Hakove? Jer je bilo poznato da je plejada poslanika od vremena Ibrahima dolazila iz loze iz Hakove i da su židovi upravo bili oni koji su čekali poslanika da dođe iz njihovih redova. Ali to nije bio slučaj. Nego je posljednji poslanik došao iz loze, da, Ibrahimove, ali od njegovog sina Ismaila. Pa je samim tim kažemo, je li Allah, te barake ve ta'ala, onaj koji je najznaniji, onaj koji je najmudriji, da je njegov odabir, on je taj koji zna gdje će i kad poslati kome, kome poslanicu i poruku. A da kako da i mi možemo dokućiti neki od razloga, odnosno neki od mudrosti, zašto je Allah te barke wa ta'ala odabrao baš Arape i zašto je odabrao baš Arabiju da oni budu nosioci ove finalne njegove, njegove e, poruke. Jedan od prvih razloga jeste e, geostrateški položaj same Arabije, odnosno sami Arapa, odnosno mjesta gdje oni žive. Naime, oni su pozicionirani tada e, između dva velika carstva, dakle, imaju jedno carstvo s jedne strane, a to je na istoku, dakle, a to je moćna Perzija, a na zapadu, na zapadu s njima graniči Bizantijsko carstvo. Naravno, oni nisu bili u direktnom doticaju sa ova dva carstva, nego su bili povučeni malo na jug, ali su da kako imali kontakte putem trgovine sa ova dva carstva i upoznali su se dobrano, dobrano sa Perzijskim carstvom i Bizantijskim carstvom. Dakle, činjenica da se sada oni nalaze između dva carstva daje im dobru polaznu tačku da posle poslije mogu da, da dođu u doticaj sa tim carstvima, a poslije za vrlo kratak vremenski period da sruše ova dva carstva, odnosno da poruku Islama donesu, donesu do ljudi koji su bili i živjeli u Perzijskom carstvu i Bizantijskog, Bizantijskom carstvu. Isto tako ako pogledamo Arape, vidjet da oni sami nisu imali civilizaciju civilizaciju. Šta to znači? Civilizacija podrazumijeva nekoliko stvari. Prije svega podrazumijeva centralizovanu vlast. Arapi to nisu imali. Podrazumijeva uh, umjetnost. Arapi isto tako to nisu imali. Podrazumijeva književnost. Arapi nisu imali pisanu književnost, nego su imali usmenu književnost, ali je to jednu stepenicu ispod ove pisane književnosti. Isto tako oni nisu gradili ogromne i velike građevine, što je isto tako odlika velikih moćnih civilizacija. Ako odeš i dan danas u, u Teheran, na domak u Teherana, vidjet ćeš ogromne drevne građevine koje su ostaci od Perzijskog carstva. Isto tako u Rimu građevine koje su stare po nekoliko hiljada godina, što nam je direktni dokaz da su upravo ta dva moćna carstva bile civilizacije za razliku od Arapa koji su mahom bili nomadi koji su živjeli u šatorima i nisu obraćali puno pažnju na te stvari koje su odrednice civilizacija. Još jedna stvar jeste da Arapi nikada nisu nekoga kolonializirali, dakle nisu dolazili u doticaj, e, nisu bili kolonialisti, samim tim nisu se mnogo miješali sa drugim narodima. Tako da je to jedna od činjenica koja im daje, odnosno koja im je kao prednost zašto je Allah te bareke ve taala odabrao njih da oni budu nosioci je univerzalne univerzalne uh, uh, poruke. Uh, zbog stalnih ratova koje su Arapi između sebe vodili, a bilo je poznato da su zbog nekih stvari koje su, da kažemo, mizerne, eh, Arapi znali da, da jedno pleme napadne drugo i tako dalje. Zbog smrti jedne, jeli zbog krađe jedne deve, znalo je da se prolije mnogo, mnogo krvi. Dakle, poznato je da su imali svoje među, među bratske, među plemenske sukobe i da nikada nisu imali protjeve, odnosno nikada nisu napadali carstva koja su ih okruživala, nego da su vojevali između sebe, pa su upravo zbog toga carstva koja su grančila s njima, oni su smatrali da Arapi nikada se neće ujediniti i da su oni da oni uopće nisu nikakva politička prijetnja. Dakle, vidjevši njih, odnosno način njihovog života, smatrali su da nikada neće se ujediniti i zaista nikada se Arapi do, ta, do vremena poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i nisu ujedinili na taj način da postanu jedna politička prijetnja. Vidjet ćemo da sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, da sa halifama koji dolaze poslije njega, oni ne samo da postaju a, a, politička sila i vojna sila, nego postaju postaju takva civilizacija i takva takva moćna sila koja će srušiti ova dva velika carstva u vrlo kratkom vremenskom u vrlo kratkom vremenskom e, periodu. E, Meka, odnosno Arabija, a u njoj i Meka zbog svog položaja u kojem se nalazi najstariji hram na zemlji ikada podignut, a to je hram koji je podigao Ibrahim alejhi selam. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi-Bekkah Kaže Allah u Koranu, zaista je prvi hram koji je podignut na zemlji da bi se u njemu obožavao gospodar svjetova, hram u Mekki, a to je časna Kaaba. Dakle, Ibrahim a.s. podigao je časnu Kaabu u Mekke i jedan od razloga zbog kojih je Mekka i odabrana jeste to da su svi ljudi iz okolnih plemena smatrali i držali da je Mekka sveto mjesto, da je Mekka posebno mjesto, pa samim tim uzimamo to kao jedan od razloga zašto je gospodar svjetova odabrao Arape i Arabiju da budu, da budu oni nosioci ove najplemenitije i najveličanstvenije ideje. Arapi nisu dolazili u doticaj sa Rimljanima, sa Perzijancima na način da su čitali njihovu književnost niti njihovu filozofiju. Samim tim oni su bili jednostavni i bili su duhovno čisti, odnosno nisu bili zatrovani filozofijom. I ova stvar je u mnogome olakšala poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Oni su dakle bili čisti, bili su jednostavni, nisu bili zatrovani raznim filozofskim razmatranjima i razmišljanjima, tako da je misija koja je došla poslije u mnogome olakšala Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da dostavi poruku Islama i da ta poruka dopre do srca, do srca uh, uh, ljudi. Jedna od, eh, od posljednjih stvari koju ću spomenuti kao razlog je zbog kojeg Allah te barak je otala odabrao Arape eh, i, i, i Arabiju za eh, svoju finalnu misiju jesu posebne osobine koje su Arapi pri sebi imali. Dakle, i pored toga što su pri sebi imali neke loše stvari, neke od stvari kod njih su, odnosno osobina, isticale i tekako. Jedna od osobina jeste hrabrost. Arapi su nada sve hrabar narod. Dakle, hrabrost je jedna od njihovih posebnih odlika koji ih, koji ih odlikuje. Još jedna posebna osobina koja je vidljiva i prisutna kod Arapa, a imamo je zabilježenu kao jasan dokaz u, u, u hadisima, jeste da su Arapi mrzili laganje. Dakle, mrzili su laganje i laganje je kod njih bilo jedan od najtežih prekršaja i grijeha. Dakle, bili su istino ljubivi i bili su iskreni u svom nastupu. Laganje je bila strana stvar za Arape. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je došao i Ebu Sufjan kada je se našao i obreo kod rimskog imperatora u Jerusalemu kod Herakliusa, a, došao je u konverzaciju sa njim. O tome nam govori Sahih Buhari, pa je između ostalog upitao nekoliko pitanja Ebu Sufjana. Pa je Ebu Sufjan kazao da znam, odnosno da, da nisam ubijeđen da će me moj narod jeli, linčovati zbog toga što lažem, ja bi slagao na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, vidimo da neprijatelj na neprijatelja nikada nije lagao. Tako da su ovo jedna od pozitivnih osobina koje su Arapi imali pri sebi. Jedna od, jedan od finalnih razloga, možda i glavni razlog zašto je gospodar svjetova odabrao Arape i Arabiju da budu nosioci njegove finalne i posljednje misije, jeste Ibrahimova alaihi selam dova. Na ime Ibrahim a.s. kada je podizao temelje časnog hrama u Mekki, temelje Kjabe, proučuje dovu Allahu tebarake wa ta'ala Rabbena wa ba'ath fihim rasule minhum. Gospodaru, pošalji im poslanika jednog od njih. Zavapio je Ibrahim a.s. i uputio dovu Allahu tebarake wa ta'ala da Arapima pošalje poslanika jednog od njih koji će ih podučavati knjizi, koji će ih produhoviti i na taj način će od njih napraviti jednu posebnu naciju, naciju koja će u vrlo kratkom vremenskom periodu zavladati velikim dijelom, velikim dijelom Dunaluka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: "Ja sam uslišana Ibrahimova dova." Dakle, iz ovog kuranskog ajeta u kojem je Ibrahim proučio dovu Allah te barke wa ta'ala da, da im pošalje poslanika, iz ovog hadisa u kojem poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da je on ta uslišana dova, vidimo da su to dakle jedan od možda glavnih razloga zbog kojeg je Allah te barke wa ta'ala odlučio i svoje apsolutne mudrosti da Arape i arabijsku, arabijsku civilizaciju jeli, eh, odabere za nosioce finalne, finalne svoje poruke. O tome eh, kojeg je porijekla poslanik sallallahu alejhi ve sellem i koji su direktni njegovi njegovi uh, preci. Uh, u jednoj od prošlih emisija govorili smo o porijeklu Arapa općenito. Pa smo između ostalo ukazali da su Arapi mogu se generalno podijeliti u tri skupine, a to su oni Arapi koji nazivaju drevnim Arapima. Oni u suštini nisu bili Arapi, nego su nastanivali područje koje danas mi zovemo Arabija, a to je narod Ad i Semud koji nam je Allah te ve ta'ala spomenuo u Koranu. A zatim smo došli do dvije skupine Arapa koje u stvari i jesu pravi Arapi. Jedna od njih su čistokrvni Arapi ili Arapi kahtanije. Pa smo kazali nešto o Arapima Kahtanijama, da oni u stvari vode porijeklo od Nuhovog sina Sama, a zatim smo kazali da postoji Arapi Adnanije koji vode porijeklo od, od Ismaila a.s., odnosno od Ibrahima a.s. i njegovog sina Ismaila. Naime, Ismail a.s. Eh, nastanio se u Mekki, oženio se ženom iz plemena Đurhom koja je bila iz plemena Kahtan i od, od tu u Mekki Ismail a.s. rodit će se njegovo potomstvo. Jedan od njegovih potomaka zvaće se Adnan. I upravo iz loze Adnanove poslanik sallallahu s.a.v. vodi porijeklo. Ono na čemu se historičari slažu kada je u pitanju rodoslov Muhameda sallallahu alejhi ve sellem jeste da je Adnan 20. poslanikov sallallahu alejhi ve sellem predak. Dakle između poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Adnana ima nekolicina dvadesetak dakle, ljudi, 20 generacija i ulema se slaže na tome da je ovo vjerodostojno. Dakle, od Muhammeda sallallahu alaihi wasallam do Adnana da je to vjerodostojno. Nakon Adnana do Ismaila postoje određena razilaženja među ulemom, a nakon Ismaila pa sve tamo dalje do poslanika, isto tako imamo neke predaje koje su mahom istrajiliati i na koje se ne možemo, na koje se ne možemo osloniti. Ono što je nama bitno jeste da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najplemenitijeg porijekla, najčasnijeg porijekla, porijeklo dakle vodi od Allahovog miljenika, Allahovog prijatelja Ibrahima alejhi selam preko njegovog sina Ismaila, a zatim preko njegovog potomka Adnana i sve do poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nam je nešto kazao o svom porijeklu. Naime, došla je u vredostavnoj predaji koji bilježi ima muslim u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao Allah je odabrao Kinanu od sinova Ismailovih. Dakle, Allah je odabrao Kinanu od sinova Ismailovih, a odabrao je Kurejš od Kinane i odabrao je Benu Hašim od Kureša i od Benu Hašima je odabrao mene. Dakle, vidimo ovdje da poslanik sallallahu alaihi ve sellem nam daje određene naznake o svome porijeklu. Naime, kaže nam da je gospodar svjetova od sinova Ismailovih odabrao Kinanu. Ovdje vidimo da je vjerovatno Ismail alaihi salam imao više sinova i da je naravno nastalo više plemena od tih njegovih sinova. Ali da je od svih tih plemena jedno pleme gospodar svjetova odabrao, a to je upravo pleme Kinane. A pleme Kinane je bilo jedno veliko pleme i upravo od tog plemena pleme Kurejš vodi porijeklo. Dakle, sada imamo pleme Kurejš koje vodi, iz kojeg je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ali Kurejš je jedno veliko pleme. Kurejš je veliko pleme koje ima više podplemena. Jedno od tih podplemena jeste pleme Benu Hašim. Dakle, Benu Hašim. Iz, iz tog plemena, odnosno pod plemena plemena Kurejš, Benu Hašim, Loze Hašimove, vodi porijeklo naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Međutim, ako vidimo i pogledamo u rodoslov Muhammeda s.a.v., odnosno u njegove pradjede i dalje sve do Adnana, nećemo naći ni jedno ime, ime Kurejš. Dakle, nema niti jednog imena da stoji da je predak Muhammeda s.a.v. neko po imenu Kurejš. Pa samim tim postavlja se pitanje ko je u stvari Kurejš, odnosno ko je Kurejš po kojem je pleme i dobilo, i dobilo naziv kazao sam ti da između poslanika sallallahu alejhi ve sellem i i i Adnana njegovog direktnog predaka izlaze Ismailove ima 20 generacija. Na 12. mjestu između poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Adnana nalazi se čovjek po imenu Fihr ibn Malik. Dakle Fihr ibn Malik, on je veliki Kureš. Dakle Fihr ibn Malik imao je to je njegovo pravo ime, a njegov nadimak je u stvari bio Kurejš, pa je odatle i pleme samo dobilo naziv Kurejš mimo Fihr ibn Malika bit će još tu nekolicina ljudi koji će sebi pripisivati taj naziv, odnosno da je pleme Kureš dobilo ime od njih, naravno zbog nekih određenih zasluga koje ćemo ako Bog da mi, koje ćemo mi ako Bog da poslije E, spomenuti. Dakle, Fihar ibn Malik jeste 12. rođak, odnosno 12. predak poslanika sallallahu alaihi wasallam. No jedan drugi predak poslanika sallallahu alaihi wasallam je i tekako značajniji, i tekako veći i odigrao je veću i značajniju ulogu kako bi povratio pleme Kurejiš i dao mu onaj status koji pleme Kurejiš i zaslužuje. A njegovo ime je Kusaj ibn Kilab. Dakle, Kusaj ibn Kilab jeste poslanikov, sallallahu alaihi wa sallam, četvrti, četvrti djet. Dakle, ako uzmeš poslanikov, sallallahu alaihi wa sallam, rodoslov, vidjet ćeš, dakle, Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, a njegov otac zvao se Abdullah. Njegov otac zvao se Abdul Muttalib, njegov otac zvao se Hašim, njegov otac Abdul Menaf i njegov otac Kusaj ibn Kilab. Dakle, to je rodoslov Muhameda sallallahu alaihi wa sellem kojeg bi inša Allah trebao prošljen musliman možda da zapamti da zna. Zašto? Zato što je to naš poslanik, čovjek kojeg mi volimo, čovjek za kojeg tvrdimo da je onaj naš najvoljeniji. Samim tim čovjek bi trebao da se upozna sa njegovim životom, da zna barem ovaj kratki rodoslov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, ponavljam ti, poslanik sallallahu alaihi wa sallam sin je Abdullahov, a on je sin Abdul Mutalibov, sin Hašimov, sin Abdul Menafom i sin Kusaj ibn Kilaba. Kusaj ibn Kilab je poznata i značajna ličnost i zato ćemo mi nešto spomenuti i kazati o njemu. Naime, Kusaj ibn Kilab je povratio Kurejši, da im onaj status kojeg oni i zaslužuju i, i, i, i, i treba da imaju u društvu u kojim su bili. Naime, Kusaj ibn Kilab E, i pleme Kureš, odnosno njegovi, njegovi djedovi i pradjedovi, e, bili su e, na periferiji Mekke, odnosno nisu, bili, nisu vodili glavnu riječ u Mekke. Ovo je govor naravno nekoliko stotina godina prije rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U Mekki glavnu riječ vodi pleme Huza'a. Naime, pleme Huza je bilo dugo godina glavno pleme u Mekke. Pleme Huza je protjelao pleme Džurhum i pleme Kurejš iz Mekke i oni su ti koji su vladali, vladali Mekom nekih 300 ili čak 400 godina. Kada je došao, odnosno kada se rodio Kusaj Kilab i živio, poglavar iz plemena Huza imao je jednu čerku i nije imao sinova. Pa je Kusaj Kilab odlučio da uzme za ženu tu njegovu čerku, nadajući se da će nakon smrti svoga punca, poglavara plemena Huza, on zauzeti primat i on zauzeti glavnu ulogu i on se istaknuti, on se istaknuti. I zaista je tako i bilo. Kusaj ibn Kilab, Kusaj ibn Kilab vratit će Kurejiš, odnosno podignit će njihov politički status na jedan zavidan nivo, povratit će ih u Meku i on će biti taj koji će uh, uvesti neke stvari u Meku i po njemu će pleme Kurejiš jeli, biti i tekako i tekako poznato i njega će se posebno, jeli, posebno sjeća za njegove zasluge. Naime, neke od zasluga koje je imao Kusaj ibn Kilab jeste da je on prvi koje, koji je izgradio Daru Nedve kod Kjabe. Dakle, kod Kabe je bila jedna posebno mjesto, posebno mjesto Darun Nedve ili njihov tadašnji parlament, otprilike. Dakle, gdje bi se iskupljali oni poglavari svih plemena i podplemena i gdje bi raspravljali o pitanjima od društvenog, od društvenog značaja. Dakle, Darun Nedve, eh, Kusaj ibn Kilao, poslanikov, sallallahu alaihi vselem, pra, pra, pradjed, on je taj koji je to, koji je to a, a, a, izgradio. Eh, isto tako Kusaj ibn Kilab je preuzeo brigu o Kjabi. Dakle, Kusaj ibn Kilab preuzeo je brigu o Kiabi, vodio je posebnu brigu o Kiabi i isto tako počeo je da hrani i napaja hađije i podijelio je zaduženja među svojim sinovima koji će šta da radi kada su u pitanju hađije. Dijelio je dakle besplatnu vodu i besplatnu hranu hađijama. Njegov sin Abdu Menaf još za života svoga oca Kusaj ibn Kilaba posebno se istakao, pa mu je njegov otac Kusaj ibn Kilab dodijelio određene funkcije, tako da je Abdu Menaf bio isto kao i svoj otac, zadržavao te pozicije, hranio hađije, dijelio besplatnu hranu i zadržao ugled Kureša koji je Kureš u taj vakat i imao. Međutim, njegov sin Hašim, on će biti daleko poznati od svoga oca Abdu Menafa. Dakle, Hašim je čovjek koji je bio poznat u Mekki po svojoj darežljivosti, bio je izuzetno bogat. E, navodi se u predajama da nikada nije jeo sam. Hašim je podigao ekonomski status plemena Kureš. Ako kažemo da je Kusaj u stvari politički Kureš vlatio na mjesto koje mu i pripada, e, Hašim je to uradio sa, ekonomske, sa na ekonomski status plemena Kureš. Naime, u Mekki je vladala, u Mekki je vladala jedna velika glad nekoliko godina, pa je Eh, Hašim došao na jednu ideju, a to je da uvede dva trgovačka putovanja, jedno na sjever, jedno na jug, kako bi oni obezbijedili u Meki potrebne namirnice za sve one hađije koje dođu tu i koje sa sobom inače donose robu, da ne donose tu robu sa sobom, nego da je kupuju od njih u Meki. Allah te barake ve taala ova dva trgovačka putovanja spominje u svojoj plemenitoj knjizi kada kaže rihlete šita i vas sajf. Dakle, rihlete šita i wasaif, odnosno putovanje, e, zimsko putovanje i ljetno putovanje, to su u stvari ta dva putovanja trgovačke ekspedicije koje je uveo Hašim. Dakle, Hašim je taj koji je uveo ova dva trgovačka puta kako bi se pleme Kurejiš, odnosno Mekelije, obskrbile potrebnim namirnicama, a zatim te namirnice prodavali hađama kada dođu, kada dođu kod njih. Jer, dakle, to jedno putovanje bilo je zimi, južno, u Jemen, a e, ljeti je bilo sjeverno u Šam. Dakle, dva puta godišnje, dva puta godišnje pleme Kurejše išlo na, sa karavanama na sjever, donoseći e, razne e, začine i ostale stvari koje su im bile potrebne, kože i tako dalje, i obezbeđivali stanovnike Mekije, a onda te stvari naravno prodavali u Mekiji da bi se poslije Hašim izuzetno, izuzetno obogatio i bio poznat po tome da je skrbio se za sve hađije koje bi dolazile u Mekke i da je to predstavljalo posebnu čast za ljude, za ljude koji bi dolazili, a posebnu čast je predstavljao onima koji su to, jeli, koji su to eh, radili i davali. Hašim je za svoga života oženio eh, veći broj žena, imao je mnogo sinova. Jedna od žena koju je Hašim oženio bila je iz tadašnjeg Jethriba. A Jethrib je današnji grad Medina. Medina, Allahu poslanika sa oselem. U taj vakad, znači ovo je prije Muhammeda sa oselem e, e, nekoliko decenija, Hašim se oženio iz Jethriba. Hašim se oženio iz Jethriba, doveo tu ženu jeli, kod sebe u Meku, a poslije na, uh, otišao na putovanje, je li Hašim, na ovo putovanje koje smo malo prije spomenuli, Rihlete Šita i Vasajf, i negdje u Šamu, tačnije uh, u današnjoj Palestini, u gradu Gazi, Hašim će preseliti. Dakle, Hašim je preselio u gradu Gazi u Palestini, tu je i pokopan Hašim, tako da je njegova žena koja je ostala trudna e, izbjegla sa svojim tako trudna u Medinu i tamo je rodila sina. Taj sin kojeg je njegova žena e, sakrila od svojih od svojih djeverova, nije žena da kaže da je trudna ili je znala da će oni to dijete uzeti sebi. Zašto? Zato što je Hašim njegov otac. Pa je ona htjela da to dijete prikrije, da to dijete na izvjestan način sakrije kako bi živila sa njim. Ko je to dijete i o kakvoj se ličnosti radi, odnosno koga je to ova Hašimova žena u svome stomaku odnijela u Medini i koja je to ličnost najodabranijeg Allahoposlanika sallallahu alaihi wa sallam stali smo prošli put, odnosno stali smo kod govora o e, poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem predacima pa smo kazali da je Hašim od, o, o, u jednom od svojih trgovačkih putovanja otišao na sjever da je Gorega e, sustigla smrt i da je tu i ukopan u današnjoj Gazi u današnjoj Palestini. E, njegova supruga ostala je trudna, e, vratila se u Jesrib u tadašnju Medinu. Vidimo da ovdje ne, ne možemo nikako previditi ovu stvar, a to je da je grad Jethrib mnogo godina prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem već se spomine odnosno da je gospodar svjetova upravljao njihovim životima i da je gospodar svjetova taj koji sve određuje zašto zato što će poslanik sallallahu alejhi ve sellem sad već u ovom periodu imati rodbinu u u Medini imati rodbinu u Medini. Zašto? Zato što ćemo vidjeti da je upravo njeg, majka, koja, e, e, žena koja je rodila njegovog djeda iz, iz Medine. A Hašim dakle, imao, je, imao je sina sa ovom ženom koja je izbjegla u Medinu, odnosno vratila se svojoj kući i dala je tom djetetu ime Šeibetul Hamd. Uh, šejbetul hamd. Naime, šejbe bi značilo nešto sjedo, a to djete se rodilo tako sa jednim, da kažemo, čupirkom kose koji je bilo sjedo i ona je to djete odgajala u Medini s tim da njegove amiđe u Mekki, Hašimova braća, nisu ništa znali o tom, o tom dječaku. Jedan od njegovih amiđa po imenu Mutalib u jednom od svojih putovanja svratit će u Jesrib. Pa kada je došao u Jesrib, ugledat će jednog dječaka za kojeg će on kazat, a ovaj dječak je od nas – Kod njih je tada bilo poznato da vrlo dobro razlikuju i da prate rodoslove. Dakle, kada vide određenu osobu, znaju odakle je porijeklom, odnosno ima određene crte lica na sebi koje odaju i govore odakle je ta osoba. Pa tako kada je Abdul Muttalib vidio ovog dječaka, on je kazao u rečencu, ova osoba, odnosno ovaj dječak, on je od nas. On je iz plemena Kureš. A poslije se raspitao za njega i saznao da je u stvari njegova majka, supruga njegovog brata Hašima i da je taj dječak u stvari Hašimov sin. Kada je ovo saznao Mutalib, on je jednostavno e, uzeo to dijete sa sobom jer je e, pravilo bilo tada da djeca pripadaju E, e, ocu, odnosno da se rodoslov računa po ocu i da svi oni očevi, braća i tako dalje, oni imaju pravo na to dijete i da majka nema pravo na dijete, tako da je Muttalib, njegov amidža, uzao Šejbetul, Šejbetul Hamd, ovog malog dječaka koji se zove Šejbetul Hamd. Kada, ga je, kada je sa njim dolazio u Meku i kada ga je vodio, ljudi koji su vidjeli mislili su da je u stvari Talib sebi kupio roba i da je taj dječak, taj dječak u stvari Talibov rob, pa su tada prozvali tog dječaka Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, što bi značilo rob Muttalibov. Abd, rob. Pa su oni nazvali ovog dječaka Abdul Muttalib i upravo po ovom, im, po ovom imenu ovaj čovjek će biti i ostati poznat Abdul Muttalib. Abdul Muttalib je niko drugi do poslanikov, sallallahu alihi wasallam, djed kada je se vratio, odnosno kada je došao u Meku i upoznao e, rodbinu svoju, vidio svoje amiđe i tako dalje, Abdul Mutalib stasava jednog posebnog, posebnog mladića. Biće e, rastom visok, krupan, gord i zgodan mladić, tako da će početi da se ističe među ostalim, među ostalim saplemenicima. Ono što je bitno i značajno napomenuti kada je u pitanju Abdul Mutalib, a to je poslanikov, sallallahu alihi wasallam, djed, jesu tri stvari vezane za njega. Prva jeste pronalazak vrela zemzem, Druga je njegovo zavjetovanje će žrtvati jednog od svojih sinova i treća je događaj sa slonom, odnosno događaj sa Ebrahom i sa slonom koji gospodar svjetova spominje u svojoj plementoj knjizi. Pa krenimo redom. Prva stvar kada je u pitanju vezana za Abdul Muttaliba jeste pronalazak vrela zemzem. U Meki u taj vakat vrelo zemzem bilo je sakriveno. Naime, pleme Đurhum, kada ih je pleme Huza protjeralo iz Mekke, a to je nekoliko stotina godina prije, pleme Đurhum je zatrpalo vrelo zemzem. Dakle, oni su prikli njegove tragove na takav način da više nikada niko nije mogao da pronađe zemzem. Tako da su bili prisiljeni da vodu dobavljaju sa drugih vrela udaljenih van Mekke. Pleme Kureš je naravno tragalo za vrelom zemzem, međutim nisu uspjeli da ga pronađu. Abdul Muttalib će usniti jedan san u kojem će mu se pokazati mjesto gdje se nalazi vrelo zemzem. Međutim, Abdul Muttalib će u prvi ma ignorisati taj san. Međutim, kada se san ponovi nekoliko puta, Abdul Muttalib će otići na ono mjesto, povešće svoga najstarijeg sina Haritha, povešće ga sa sobom i na to mjesto koje je vidio u snu počeće da kopa, počeće da kopa u pjesku. Kada ga ljudi vide šta radi, šta kopa, znači da on u stvari traži zemzem, pa će početi da se ismijavaju sa njim. Kada se budu ismijavali sa njim, on će im kazati šta u stvari radi i u taj mah on će pronaći vrelo zemzem. Kada je našao vrelo zemzem i kada je otkrio vodu, naravno, e, zemzem je sada njegov. Međutim, njegovi saplemenici, ostali članovi premena Kurejš, oni žele da to vrelo bude njihovo. I u tom sporu, u tom sporu Abdul Muttalib će tada osjetiti da bi mu dobro došla neka zaštita. Da kada bi imao dosta sinova da ga zaštite, da bi to bila pozitivna i dobra stvar. I tada će se zavjetovati Allahu i kazat će gospodaru, ako mi ikada podariš deset sinova, ja ću jednog od njih žrtvati u tvoje, u tvoje ime. Spor sa plemenom Kurejš oko vode i vrela zemzem nije mogao da se riješi, nego su odlučili da odu kod jedne proročice koja je tada bila van, van Mekije da je svi zajedno posjete i da im ona presudi, odnosno da ona odredi e, kome vrelo zemzem u stvari pripada. Pa kada se zapute e, ka toj, ka toj ženi, izgubit će se u putu i obraće se u pustini bez vode, bez hrane i bez ičega, skapavaće od gladi, od žeđi i doći u jednu situaciju kada će jednim drugima kazati gotovo je, situacija je neizbježna, smrt će nas vrlo brzo sustići, pa bi najbolje bilo da svako od nas sebi iskopa kabor i da legnemo u taj kabor jer je, jer je smrt, smrt na pomolu. Pa su počeli da kopaju svaki za sebe kabor, dakle Abdul Muttalib i njegovi saplemenici iz plemena Kurejiš, i kada su svi kopali te svoje kaburove, Abdul Muttalib je ponovo pronašao vodu odnosno ponovo je proključala voda iz mjesta kojeg je on već kopao i tada su njegovi saplemenici njemu povjerovali i kazali li zemzem pripada tebi. Ovo nam je jasan znak da je zemzem u stvari tvoj i da mi nemamo kod njega prava. I upravo Abdul Muttalib će e, prisvojiti sebi zemzem, bit će poznat potom je kao pronalaz, pronalazač vrela zemzem i kao čovjek jeli, koji se brine za hađije, kao čovjek koji napaja hađije i kao čovjek koji je, da jeli, u uh, u Meku povratio vrelo zemzem po kojem je ona bila poznata i po kojem je poznata i dan danas. Što se tiče druge stvari, kada je u pitanju žrtvovanje jednog od svojih sinova, naime, Abdul Muttalib oženio je više žena i sa tim ženama dobio nekolicinu sinova i nekolicinu kćerki. Kada je broj sinova se upotpunio na 10, a dobio je mimo ovih 10 još dvojicu sinova i imao je šest kćerki, Abdul Muttalib kada je imao 10 sinova, tada je došlo vrijeme da ispuni ono ono što je obećao gospodar svjetova. A to je da jednog od njih mora da žrtvuje. Pa je tada odluka pala na najmlađeg njegovog tadašnjeg sina, a to je sin njegov Abdullah. Pa je Abdul Muttalib odlučio da žrtvuje svoga sina, da im kaže da on ne može da iznevjeri ono što je obećao i da mora da jednog od svojih sinova žrtvuje. Ljudi su naravno negodovali taj njegov, tu njegovu stvar, taj njegov izbor, pa su mu kazali kako bi bilo da se posavjetuješ sa nekim od naših proroka, od naših ljudi koji gataju i tako dalje, ne bi li ti oni našli i iznasli neko, neko rješenje. Pa je Abdul Muttalib to i uradio i posavjetuo se sa nekim od, od, od, od, od, od, od njihovih proroka u taj vakat i oni su mu kazali rješenje je da umjesto toga što ćeš žrtvovati svog sina Abdullaha, ti u stvari žrtvuješ stotinu deva. Dakle, da uzmeš stotinu deva i da njih umjesto svoga sina žrtvuješ. Abdul Muttalib je to tako i uradio. Žrtvovao je stotinu deva umjesto svoga sina i ovih stotinu deva jeste poznata krvarina u islamu. Dakle, dan danas, odnosno u šerijetu kod nas muslimana, jeste da kada neko nekog ubije greškom, da, da je dužan da plati krvarinu rodbini ubijenog, a ta krvarina, odnosno dije, iznosi tačno stotinu, iznosi stotinu deva. Ovdje vidimo da je Abdul Muttalib jel, već u taj vakat čovjek koji ima već deset, de, desetak sinova i tako dalje, da je on osoba koja ima veliki imetak i da je on sada već jedan od glavnih, ako ne i glavni poglavar u Mekki. Treća stvar kada je u pitanju Abdul Muttalib jeste a, slučaj sa Ebrehom i slučaj sa slonom. Naime, o čemu je riječ? A, južne krajeve arabijskog polotoka e, e, naseljavali su, e, naseljavali su ljudi, odnosno Ebraha je bio namjesnik toga. Kraljevina Abesinja je tada pokorila taj dio Jemena i namjesnik tadašnjeg Neđaši, odnosno tadašnjeg kralja Abesinije, bio je Ebraha u Jemenu. Ebraha je bio kršćanin koji je znao za, za Kjabu, znao je za Meku i smetalo mu je to što ljudi mnogo idu u Meku i, i svetkuju i obilaze Kjabu pa je Ebreha odlučio da kod sebe u Jemenu podigne jednu veliku katedralu da je sagradi kako bi ljude skrenuo ka njoj. Međutim, kada je napravio tu katedralu, ljudi i dalje nisu zijaretili, odnosno nisu hodočastili njegovu, njegovu, njegovu, njegovu crkvu. Pa je onda on pronio glas među, među Arapima da bi bilo dobro da svi dođu kod njega jeli, u tu katedralu i da je hodočasti. Jedan od nomada od arapskih beduina, kada je čuo ovu stvar, otišao je tu u katedralu, međutim ne da bi je hodočastio, nego da bi je oskrnavio. Naime, on je u noći ušao tu u katedralu i u njoj izvršio nuždu, pa kada je Ebraha čuo to, mnogo ga je to rasrdilo i onda je podigao veliku vojsku da bi otišao do Mekije i srušio, srušio Kjavu. Naime, u toj vojsci je bilo i nekolicina slonova, eh, dakle vojska, a na njihovom čelu su slonovi kako bi bili u prilici, odnosno kako bi mogli da razruše Kjavu. Obzirom da je vojska bilo izuzetno velika, izuzetno jaka, niko im se na putu od Jemena ka Mekije nije ni suprostavljao. Kada su došli na domak Mekije eh, u doline prije samog ulaska u Meku, e, Ebraha je otuđio, odnosno e, uzeo ili da kažemo ukrao dvije stotine Abdul deva. Nije znao čije su, ali ih je uzeo nadajući da će neko od poglavara Mekke doći da pregovara i priča sa njim. I zaista Abdul Mutalib, kada je saznao za ovu stvar, došao je kod Ebrahe da razgovara sa njim. Ostalo je zabilježeno da je Ebraha e, bio oduševljen i zadivljen Abdul Mutalibom da kada ga je vidio kako ulazi u njegov, u njegov, u njegov šator i, i, i, i kako je stasit i visok, i visok i kakvu karizmu ima, Ebraha se zadivio tim čovjekom. Misleći da je ovo jedan dobar, pronisljiv, inteligentan insan s kojim će lahko moći pregovarati. Pa kada je Abdul Mutalib došao, kazao mu je razlog svog dolaska, a to je da je došao zbog deva. Naime, Ebraha mu je kazao, vi se samo maknete iz Mekke. Ja nisam došao protiv vas da vojujem, ratujem, nego sam došao da srušim Keabu. Pa je vaša dužnost samo da se uklonite van Mekke, da ja obavim posao svoje, a vi se podje vratite svojim kućama. Pa mu je on, Abdul Mutalib, kazao, što se tiče Keabe, ona ima svoga gospodara. Jel, ja nisam zadužen za Kjabu i nisam došao da o tome pričam. Ja sam, vlad, ja sam gospodar i vlasnik svojih deva, pa sam ja zato došao da pričam s tobom oko deva, želeći da mi ti te moje deve vratiš nazad. Ebreha kaže, Abdul Muttalib je u mojim očima tada pao, jel, nije bio više onako cijeljen i poštovan kao što je bio kada je tek, kada je tek e, ušao. Ovdje vidimo da je Abdul Muttalib odbio Ebrahu, odbio Ebrahu. Ebraha će nakon ovoga ući u Meku. Ebraha će nakon ovoga ući u Meku, pokušat da sruši Kjavu, međutim gospoda svjetoga će u tome ga spriječiti. Naravno, to e, simbolično spriječavanje Ebrahe dešava se u momentu kada je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem već u utrobi svoje majke a kako je došlo do toga ko su roditelji poslanika sallallahu alejhi ve sellem U nekoliko prethodnih naših druženja dotakli smo se teme porijekla poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem pa smo između ostalo ukazali da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam direktni potomak Ismaila alaihi salam koji je sin Ibrahima alaihi salam. S tim u vezi poslanik sallallahu alaihi wa sallam najčasnijeg je porijekla od svih ljudi, obzirom da je jedan od njegovih predaka Allahov prijatelj Ibrahim alaihi salam. Ulema se dalje razilazi od Ibrahima do Ismaila ko su poslanikovi sallallahu alaihi wa sallam predsi. A zatim od Ismaila do Adnana isto tako postoji nekoliko predaja o njegovim precima, međutim nemamo tačne podatke. Ono u što smo sigurni jeste porijeklo poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem od Adnana pa sve do poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, između njega i Adnana bilo je 20 ljudi koji su poznati, eli, koji su poznati čija imena su zabilježene u knjigama, u knjigama Sirije poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Govorio sam ti također da je poslanik sallallahu alaihi wa sellem eh, od plemena Kurejš, da je on lično kazao da je Allah te barake od ta'ala od sinova Ismailovih odabrao Kinanu, a to je jedno veliko pleme, a zatim da je od Kinane odabrao Kurejš, Isto tako da je od Kurejša odabrao Benu Hašim, a to je pod ogranak plemena Kurejš kojim pripada Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I na koncu nam kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam da je on od Benu Hašima najodabraniji. Dakle, odavde vidimo da je poslanik s.a.v. porijeklom iz plemena Korejš, pa smo isto tako ukazivali o njegovim e, bližim predsima, to jeste o njegovom pradjedi i njegovom, i njegovom djedu Abdulmutalibu. Pa smo kazali da je Abdulmutalib čovjek koji je uh, sin Hašimov, a da se Hašim oženio jednom ženom iz Jesriba, a to je današnja Medina, krad Allaho poslanika sa oselem. Međutim, Hašim je preselio dok je još njegova supruga bila trudna sa Abdul Mutalibom, pa je ona otišla u Medinu i ne znajući, jeli, ne znajući, odnosno krijući tu svoju trudnoću od svojih djeverova iz plemena Korejiš kako oni ne bi uzeli to dijete sebi. Međutim, jedan od Amidža, Abdul Muttaliba, saznaće za to dijete kada je bio na jednom od svojih trgovačkih putovanja i to dijete će povesti sa sobom u Meku. Njegovo ime bilo je Šeibetul Hamd, ali obzirom da ga je on, da ga je Mutalib doveo u Meku, svi će misliti da je to u stvari Abdul, da je to rob Mutalibov, pa će ga s tim u vezi nazvat Abdul Mutalib. I to je poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem djet. On je imao više sinova i više kćerki. Jedan od tih njegovih sinova bio je Abdullah. Abdullah je jedan od najmlađih sinova Abdul Mutalibovih koji je trebao biti žrtvovan a kazivali smo o tome da je Abdul Muttalib, kada je pronašao zemzem, zavjetovao se gospodaru svjetova da ako mu ikada podari desetoricu sinova, da će jednog od njih žrtvovati u ima Allah. Pa je palo na to da Abdullah bude žrtvan u ima Allah, međutim, a bilo mu je teško da ga žrtvuje. Narod u Mekije e, nije pristajao na tu stvar, ali bilo im je to odbojno. Pa su umjesto Abdullaha žrtvani stotinu deva i od tog vremena datira i poznata krvarina u islamu, a to je da za jedan ljudski život krvarina iznosi stotinu, stotinu deva. Kada Abdullah nije bio žrtvovan i kada je već e, porastao u mladalačkog doba, njegov otac, njegov otac Abdul Mutalib odlučuje da ga oženi. Dakle, otac poslanika sallallahu alejhi ve sellem zvao se Abdullah, a njegova majka zvala se Amina. Nažalost, nemamo mnogo podataka o, ovo, o ove dvije osobe, a i prirodno je da nemamo mnogo podataka o njima iz jednog prostog razloga. Oni su živjeli veoma kratko, dakle živjeli su veoma kratko jer su obodvoje preseli jako mladi, to je jedna stvar. E, druga stvar, nemamo mnogo podataka jer niko u stvari i nije znao da su oni roditelji najodabranijeg čovjeka na Dunjaluku. Samim tim niko i nije posebno bilježio isječke iz njihovih života i niko se posebno nije ni prisjećao njih. Obzirom da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tek nakon 40. godine svoga života dobio svoju prvu objavu, njegovi roditelji su već odavno, odavno više prije nekoliko decenija već preselili, pa samim tim niko ih se niko ih se ne sjeća. S tim u vezi nemamo, nemamo mnogo podataka o njima, dakle o, o, o ocu poslanika sallallahu alejhi ve sellem Abdullahu i o njegovoj majki Amini. Ono što zasigurno znamo, to ćemo i ispomenuti inshallah, jeste da je Abdul Muttalib odlučio da oženi svoga sina Abdullaha, i on mu je lično pronašao nevjestu, odnosno pronašao mu je mladu. Uz, o, odabrao je da to bude kćerka od, poglavana, od, poglavara, e, e od poglavara plemena Benu Zuhra, a Benu Zuhra su isto tako bili e, Kurejšije. Pa je Abdul Mutalib lično odabrao suprugu svome sinu Abdullah, odnosno kćerku dakle, ovog poglavara iz plemena Benu Zuhra, a njeno ime bila je, bilo je Amina bint Wahb. Dakle, Amina bint Wahb je odabrana da bude supruga Abdullahu ibn Abdul Muttalibu njih dvoje, nažalost, neće živjeti dugo. Naime, karavana koja se već spremala da ide na sjever, bila je već opremljena robom, opremljena da ide u trgovinu u Šam, a Abdullah je bio jedan od članova koji treba da krenu i da se zapute putem te napuca karavanom. Tako da su njih dvoje stupili u brak. Abdullah je proveo veoma kratak kremenski period sa Aminom bint Web. E, Ulema navodi da je taj period sigurno kraći od sedam dana, dakle samo par dana njih dvoje su bili zajedno, a nakon toga Abdullah je napustio svoju suprugu i otišao na ovo trgovačko putovanje, nadajući da će se vratiti naravno i da će ponovo susresti svoju, svoju suprugu. Međutim, Allah je odredio da Abdullah kada je krenuo na to trgovačko putovanje i kada su bili e, e, obavili ali ono što su poslom kojim su krenuli u Šam, u povratku U povratku kod, u Jethribu, u gradu Jethribu, Abdullah će da se razboli, pa će karavana nastaviti put sve do Meke, a on će ostati kod svojih rođaka iz plemena Benu Neđar e, dok malo, dok malo jeli, prizdravi. Međutim, Allah je tako odredio da je Abdullah preselio, preselio od te bolesti i da je pokopan, ne, ne zna mu se mezar, dakle ne zna se kabor gdje je pokopan Abdullah, otac poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pokopan je negdje u Medini, karavana se vratila u Meku, Amine sada dočekuje karavanu sva sretna, misleći da je njen suprug se sada vraća s njima, ona već sada zna da je u drugom stanju i da je trudna sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem navano ne da će to dijete postati poslije poslanik sallallahu alejhi ve sellem Međutim, e, zatiče je tužna vijest, a to je da Abdullah nije, e, nije sa karavanom, odnosno da je Abdullah preselio na bolji svijet i da je ona od tog momenta hudovica. Dakle, žen, majka poslanika sallallahu alejhi ve sellem već od prvih dana braka sa Abdullahom proživjela je sa njim veoma kratak vremenski period, ostala je u drugom, ostala je u drugom stanju, Abdullah je preselio dok je poslanik sallallahu ve sellem još uvijek bio u utrobi svoje majke. Amina bint Wahb sada ostaje sama, u utrobi nosi Muhameda sallallahu alaihi wasallam i naravno za nekoliko mjeseci to dijete treba da dođe na ovaj svijet. O tome kada je rođen poslanik Muhammed sallallahu ve sellem postoji jako razilaženje kod islamskih učenjaka. Naime, opće prizvanđeno mišljenje jeste da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rođen 12. Rabiul awwala. Dakle, da je rođen 12. Rabiul awwala u godini slona. A godina slona jeste ona godina kada je Ebraha sa vojskom iz Jemena došao u Meku sa namjerom da sruši Kjabu i to je negdje bilo godine 570. godine po Isao alaihi salam. Dakle, znamo, odnosno pretpostavljamo da je godina slona bila 570. godina po Isao, a ono što je opće prihvaćeno mišljenje kod a, muslimana jeste da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rođen 12. Rebjul Awala. Međutim, ulema se i te kako razilazi po ovom pitanju, odnosno po pitanju dana rođenja poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ono što mi za sigurno znamo jeste da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rođen u ponedjeljak. Naime, on nam je to lično kazao, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, da je dan u kojem se on rodio bio dan ponedjeljka. To je dakle stvar na koja je potvrđena, koju sigurno znamo da se rodio u ponedjeljak. Isto tako otprilike znamo i godinu, dakle to je godina slona. Ono oko čega se razlijemo jeste dan i datum i mjesec rođenja poslanika sallallahu alaihi wasallam. Naime, uh, Eh, podatak da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rođen 12. Rabiul Awala eh, zabilježen je u knjigi u, u, u knjizi Sire odnosno u knjizi životopisa poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem jedno je od najstarijih ako ne i najstarijoj a to je Sira ibn Ishakova Sira dakle ibn Ishakov životopis poslanika sallallahu alejhi ve sellem navodi nam ovaj podatak da je on rođen 12. Rabiul Awala Međutim, drugi učenjaci koji su došli nakon Ibn Ishaka spominju druge datume bitno je napomenuti da Ibnu Ishak u svojoj siri ne spominje nam lanac prenosilaca. Dakle, nema seneda lanca prenosilaca po kojem bi mi znali ko od koga je čuo tu predaju pa da tvrdimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rođen 12. rabiul awala. Nego je Ibnu Ishak navodi onako bez lanca prenosilaca. Nego kaže od sebe da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rođen 12. rabiul awala. Ako pogledamo u drugu knjigu, a, a, knjigu e, Tabakat od Ibn Sada, vidjet ćemo da se ulema, odnosno da Ibn Sad već tu spominje razlaženje kod uleme i kaže da je opće prihvaćeno ili poznato mišljenje da je Muhammed s.a.v. rođen 12. Rebjul Awala, ali da neki ljudi navode da je rođen drugog ili da je rođen 8. Rebjul Awala. Dakle, to su sad već nekoliko mišljenja po pitanju kada je rođen Muhammed s.a.v. Ibn Kathir nam isto tako navodi nekolicinu različitih stavova o tome kada je rođen Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa on nam kaže ovako, e, nekoliko je mišljenja kod uleme po pitanju rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jedno od prvih mišljenja jeste da je rođen drugog Rabiul Awala, Dakle, prvi datum, drugi Rabiul Awal. Zatim kaže Ibn Kathir, a drugo mišljenje isto tako prihvaćeno kod uleme jeste da je Muhammed sallallahu alaihi sallam rođen osmog Rabiul Awala, A treće mišljenje koje nam spominje i navodi Ibnu Kathir u svojem, u svojem dijelu El Bidaje wa Nihaje, odnosno početak i kraj, jeste da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u stvari rođen desetog Rabiul Awala. I ovo su dakle ta tri poznata i priznata mišljenja kod uleme, drugi, osmi i deseti Rabiul Awala a na kraju nam navodi četvrto mišljenje i kaže a opće prihvaćeno mišljenje ili poznato mišljenje, mišljenje koje je rašireno kod narodnih masa, jeste da je Muhammed sallallahu alihi wasallam rođen 12. Rabijul Awala. Dakle, ovo su neki od datuma koje Ulema spominje po pitanju rođenja Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Vidimo dakle velika razilaženja kod njih po pitanju samog datuma koja variraju između drugog i 12. Neki spominju 10. neki spominju 8. Rabiul Awal. Samim tim sva ova mišljenja su spomenuta u knjigama Sire, u knjigama Hadisa kod Uleme i ona su kao takva prihvaćena. Veoma je bitno napomenuti da postoje učenjaci koji smatraju da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uopće nije rođen u mjesecu Rabiul Awwal. Oni navode da je on rođen u mjesecu Ramazanu, drugi navode da je rođen u mjesecu Šabanu i tako dalje. Sve ovo nam govori da ne postoji konsenzus po pitanju datuma rođenja Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle sve ove stvari koje smo sada spomenuli jasno nam ukazuju na činjenicu da ne postoji tačno precizan dan za koji bi mi mogli tvrditi da je upravo tog dana Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sellem rođen. Zašto je to tako, odnosno zašto je 12. Rebjul Awal opće prihvaćeni datum? Kazali smo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rođen u Mekki od oca od oca uh, Abdullaha i majke Amine, odnosno su to njegovi roditelji, da je ostao bez svoga oca dok je još bio u utrobi svoje majke i da je datum njegovog uh, rođenja i tekako diskutabilan kod uleme i da ne postoji ni jedan autentičan dokaz, odnosno ni nijedan jasan kategorički dokaz koji bi nam potvrdio da je Muhammed s.a.v. rođen u određenom, određeni dan, odnosno određeni datum. Eh, postavlja se pitanje zašto je onda prihvaćeno mišljenje kod narodnih masa i kod muslimana općenito da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rođen 12. rabijul awala. Nekoliko je razloga zašto je to tako, a ja ću spomenuti samo neke. Jedan od prvih razloga zbog čega su ljudi prihvatili da je mišljenje da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rođen 12. Rabiul Awala jeste Ibn Ishak, odnosno njegova sira, njegov životopis. Naime Ibn Ishak je prvi čovjek koji je zapisao siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegovo djelo je jedno od najuglednijih, najcjenjenijih sira ikada napisanih, obzirom da je izuzetno izuzetno staro djelo, odnosno da je došlo odma nakon života poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nakon smrti ashaba, to dijelo koje je napisao Ibn Ishaq, Ibn Ishak je izuzetno cijenjeno kod uleme i upravo u tom dijelu spominje se mišljenje da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam rođen 12. rebiul awala. Međutim, sam Ibn Ishak ne navodi nam lanac prenosilaca ove predaje, pa samim tim kažemo da ona se ne može uzeti kao apsolutno tačna, iako činjenica da je Ibn Ishak navodi, govori nam o tome da je to mišljenje izuzetno, izuzetno jako. Međutim, kažemo, nemamo kategorički jasan dokaz da je 12. rebiul awal dan kada se Muhammed sallallahu sallallahu alaihi wa sallam rodio. I drugi razlog zbog kojeg je 12. Rabiul Awal prihvaćen kod muslimana jeste da su vladari kada su prvi put odlučili da slave rođendan poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno da naprave svečanost u pogledu, u, u pogledu njegovog njegovog rođenja, odabrali upravo ovaj datum. Dakle, oni su uzeli dan 12. Rabiul Awala da ga slave kao dan rođenja Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kada se to desilo? Naime, Egiptom je e, nekih 500 godina nakon smrti poslanika, sallallahu alejhi ve sellem vladala jedna dinastija koja se zvala Fatimije. Oni su bili šitska dinastija, vladali su Egiptom i upravo su oni ti koji su prvi uveli u praksu proslavljanje i slavljenje mevluda. Naime, vladari Fatimija bili su takvi da su u praksu uveli nekolicinu festivala koje su organizovali u svom, u, svom, u svom kraljevstvu. Dakle, oni su pravili različite festivale kako bi pridobili ljude i kako bi ljudi sa različitih strana svijeta došli kod njih i naravno zbog ekonomske situacije i tako dalje. Iz istog razloga ljudi i dan danas vole festivale, organizuju festivale i tako dalje kako bi se narodne mase zadovoljile. Istu stvar su radile i Fatimije. Dakle, oni su imali nekolicinu festivala, neki navode čak i do 30 različitih festivala tokom godine, pa samim tim njima je išlo u prilog da imaju još jedan jedan dodatni festival koji bi im naravno pospješio njihovu ekonomiju i koji bi okupio narod, okupio narod, a da taj narod bude, bude za njih. Naime, oni su odlučili da u praksu uvedu jedan dodatni festival, a to bi bio festival Mevlud ili Mevlud ili rođenje poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pa su taj festival proširili među svijetom i kazali da će se 12. Rebjul Awala svake godine održavati posebna ceremonija, a to je ceremonija slavljenja rođendana Muhameda sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Dakle, 517. godine po hijri prvi put su Fatimije u Egiptu eh, slavile rođendan poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ponavljam ti, 500. godina nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wasallam, oni su prvi uveli u praksu da proslave javno rođendan Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Eh, zašto je to tako? Naime, kod Arapa koncept slavljenja rođendana bio je nepoznat. Dakle, ako pogledaš u historiju Arapa prije poslanstva i nakon poslanstva, koncept slavljenja i proslavlja rođendana bio je apsolutno nepoznat. Naime, e, vidi se da oni nisu imali ni kalendar, odnosno poznato je da nisu imali kalendar, poznato je da nisu bilježili dane i datume kada se nešto zbivalo, nego su po velikim događajima pamtili određene stvari. Samim tim nezamislivo je kod Arapa bilo da se pamti određeni dan, određeni datum, a isto tako nezamislivo je bilo kod njih da se slavi i proslavlja proslavlja taj dan. Samim tim kažemo da e, e koncept slavljenja i proslave rođendana u arapskom društvu bio je i tekako i tekako nepoznat i ponavljam Fatimije su prve te koje su uvele proslavu rođendana i za taj datum su odabrali 12. Rebjul Awal a obzirom da su oni prvi ti koji su uveli praksu proslave rođendana Muhameda sallallahu alejhi ve sellem taj datum poslije biće preuzeti od strane nekih arapskih vladara u Iraku. Naime, 670. godine po Hidžri, određeni vladari u Egiptu isto tako odlučili da javno proslavi rođendan poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada su se odlučili na taj potez, oni su samo prekopirali ono što su radili Fatimije prije njih. Odnosno, odabrali su isti datum koji je bio već poznat kod muslimanskih masa, a to je 12. Rabiul Awal kao dan kada se rodio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I oni su iz istog razloga, dakle pravili festival, pravili mevlud, pravili svečanost u pogledu rođenja Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ponavljam, datum je dakle, odnosno godina je 670. godina po hijđri. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem preselio je prije nekih šest ili više stoljeća. U cijelom tom periodu, u cijelih tih šest vijekova i više, nikada niko kod Arapa nije proslavio rođena Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, to je što se tiče odabira dana 12. Rebjul Awala, da bismo znali zašto je taj dan odabrat i zašto su ljudi jeli, slavili rođena poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jedna zanimljivost kada je u pitanju rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jeste da nam Sejid ibn Musejib prenosi da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rođen u podne. Dakle, da je rođen onog momenta kada je sunce na polovini neba i kada je najblještavije što je svojevrsni simbolizam, odnosno da sa sobom nosi poruku, jakog simbola, poruku da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam došao mil, kao milost svjetovima, kao jedna posebna svjetlost, blještava svjetlost koja će sada da obasija Dunjaluk i koja će sada da Dunjaluku ponudi nešto što će i ljude i čovečanstvo cijelo izbaviti iz tmina širka i dovesti ih, dovesti ih na svjetlo obožavanje jednog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada je u pitanju samo rođenje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, oko toga su izrečene i napisane brojne brojne legende. Naime, poznato je i kod ljudi proširene su razne priče, a i u knjigama se pojedini mogu naći da kada se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rodio, da se rodio obrezan, da su ga hurije ogasulile, da je učinio seždu kada se rodio, da je podigao kažiprs kada se rodio i sve ostale stvari. Mi muslimani kažemo i odrećemo se od ovih legendi. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bio je dijete kao i sva druga djeca. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije rođen na neki posebno spektakularan način, niti je njegovo rođenje popraćeno na poseban način. Samim tim kažemo, ništa od ovih legendi nije tačno ništa od ovih legendi nije ispravno. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rodio se kao ja i ti, kao jedno malo bespomoćno dijete. Činjenica da je on bio Allahov poslanik, da će biti Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslije, stoji. Međutim, kažemo, njegovo rođenje nije bilo popraćeno sa nekim posebnim legendama. Samim tim, Muhammed s.a.v. nije se rodio tako što je izašao podignutog prsta, nije učinio seždu kada se rodio i tako dalje. Jedna predaja koju nam je on lično kazao, a za koju mi vjerujemo da je vjerodostojna, i ovo je jedina predaja kada je u pitanju sam čin njegovog rođenja, jeste da je kazao Muhammed s.a.v. kada me moja majka rađala, E, svjetlost ju je obasjala i potekla iz nje koja je ta svjetlost je obasjala grad Busru u Šamu. Dakle, ovo je ono što znamo za, za, da, da, je, da se desilo za vrijeme rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Sve mimo ovoga su izmišljotine i legende koji nemaju nikakvog utemeljenja. Naime, poznato je da kada žene rađaju djecu, da niko ne prisustuje tom činu, pogotovo ne od muškaraca, nego da su je vrlo uzak krug žena prisustuje tom činu rođenja. Samim tim, rođenje Muhammeda sallallahu alaihi wasallam proteklo je na jedan običan, normalan način, kao što se rađaju sva ostala djeca, a ljudi koji su došli posle i koji su na nastojali Muhammedu sallallahu alaihi wasallam pripisati neke osobine od kojih je on čist, oni su nam došli sa ovim legendama za koje mi kažemo da je islam od njih potpuno čist. Mi nemamo potrebe za tim legendama jer spominjanjem i pričanjem ti legendi mi u stvari skrnavimo ličnost Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Muhammed je bio običan čovjek, bio je insan od krvi i mesa koji je jeo, pio i tako dalje. Samim tim nisu njegovo rođenje popratile neke dodatne izmišljotine i legende i tako dalje koje bi ga uzdigle na nivo iznad čovečanstva. Nego je rođen kao obično normalno dijete. Njegova majka Amine donijela ga je na svijet kao zdravog muškarca. Njegov djed Abdul Muttalib došlo je u predajama da ga je sedmi dan obrezao. Dakle, obrezivanje je poznato kod muslimana, bilo je poznato i dan, danas je poznato i kod židova također. Dakle, također čin obrezivanja uradio je njegov djed Abdul Muttalib i sedmi dan po rođenju njegov djed Abdul Muttalib dao mu je ime koje tada nije bilo poznato. Neki navode da uopšte nije bilo prisutno, Allah najbolje zna da ovo nije ispravno. Bilo je poznato to ime, međutim to ime nije bilo prošireno kod ljudi. ime bilo je, bilo je veoma malo, veoma malo rašireno, a ime koje mu je dao bilo je Muhammed, jeli hvaljeni. Dakle, Abdul Muttalib je odabrao za svoga sina, odnosno za svoga unuka Muhammeda s.a.v. ime Muhammed, koje nije bilo tada mnogo prošireno, a koje će poslije postati jedno od najpoznatijih, ako ne i najpoznatije ime na ovom dunjaluku. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rođen je u gradu Mekki, njegov otac je preselio, njegova majka je još uvijek, još uvijek e, živa. Njegovo rođenje nisu popratile nikakve spektakularne pojave, nego je rođen onako kako su rođena i obična djeca zanimljivost jedna koju spominje nam Imam Ahmed u svome, u svome musnedu kada je u pitanju rođenje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam e, jeste da kada se Muhammed rodio da je njegov amidja Ebu Leheb, onaj isti Ebu Leheb koji će poslije postati njegov veliki, otvoreni, javni neprijatelj. Ebu Leheb se i tekako i tekako obradovao rođenju, rođenju sina od svoga brata, a to je rođenje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Obradovao se toliko da kada mu je robinja a zvala se Thuwejbe. Thuwejba kada mu je donijela vijest o rođenju Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i dotrčala do njega i kazala mu radosnu vijest da je Amina na svijet donijela zdravog muškarca, Ebu Leheb se toliko obradovao da ju je kazao zbog tog moštuluka, odnosno zbog te radosne vijesti koju si mi donijela, ja te oslobađam, ja te oslobađam pa si sad slobodna. Al-Abbas, isto tako Amidja poslanika sallallahu alaihi wasallam, eh, eh, eh, prenosi nam predaju također kod imama Ahmeda, da je upitao, odnosno da kada je Ebu Leheb umro, da je vidio ga u snu, da ga je vidio u snu, pa ga je u snu pitao e, e, šta si zatekao kod Allaha, pa je kazao zatekao sam da me Allah kažnjava žestokom kaznom. A zatim ga je Abbas pita, a da li ti je išta veza, tvoja krvna veza sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam olakšala? Pa je Ebu Leheb tada kazao, jedina stvar jedina stvar zbog kojem je olakšano i zbog kojem je dozvoljeno da se napijem par kapljica vode, jeste činjenica da sam se obradovao prilikom rođenja Muhameda sallallahu alaihi wasallam i da sam tom prilikom oslovodio Thuwaybu. Pa mi je tako svaki, u svakom malo navrata u džehennemu dozvoljeno da se napijem par kapljica vode zbog te radosti, zbog te streće koju sam osjetio prilikom rođenja Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, ovo je u jednom sažetku rođenja Muhameda sallallahu alaihi wasallam o danu i razilaženju koje je poznato kod Leme oko 12. Rebiul Awala kada je rođen i o tome kako je protekao sam čin rođenja, da je bez ikakvih legendi, bez ikakvih jeli, stvari koje su na narodnog karaktera, nego da se Muhammed sallallahu ve sellem rodio kao i sva ostala normalna djeca. Govorimo o čovjeku za kojeg je Allah te baraka ve ta'ala kazao arsalnaka illa إِلَّا lil alamin." a mi te nismo poslali o Muhammede osim kao milost cijelom čovečanstvu. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova cijela misija, sve ono što je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam propagirao, jeste milost za cijelo čovečanstvo, kako ljude, tako i džine. Samim tim u našem ciklusu mi govorimo o najodabranijem čovjeku, o Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, a trenutno se nalazimo u ranoj fazi njegovog života. Kazali smo prošli put da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rođen od oca Abdullaha i od majke Amine, da je njegov otac Abdullah preselio prije nego što se Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i rodio, da je preselio u gradu Medini kada je zaputio se na ono trgovačko putovanje, a da je njegova majka Amina ostala u drugom stanju. Nakon toga na svijet je donijela Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kojim je upravo njegov djed Abdul Muttalib i dao ime i dao ime Muhammed. On je isto tako obavio čin e, obrazivanja Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i sve je proteklo u onom najboljem normalnom redu kao što to biva i sa svom ostalom normalnom djecom. U momentu kada se Muhammed sallallahu alaihi wasallam rodio, naravno niko nije znao da će upravo to dijete biti poslije Rasulullah, Allahov odabrani poslanik Samim tim i prihvatljivo je da ljudi na to dijete u tom momentu i ne obraćaju neku posebnu i specijalnu pažnju, jer niko u suštini i ne zna kakva budućnost očekuje ovo dijete, nego se oni prema njemu odnose otprilike kao što se ljudi odnose i prema svoje ostaloj djeci. Samim tim kažemo da je neprihvatljivo da mi muslimani vjerujemo da su se neke nadnaravne stvari počele dešavati već od samog rođenja, da su ljudi posvećivali pažnju tome i tako dalje. Ne vjerujemo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posebno dijete, da je mubarek insan i tako dalje. Međutim ništa od onih izmišljotina i laži i legendi koje su pripisane samom njegovom rođenju nije istina, nego smatramo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jedan poseban insan, posebno dijete i poseban dječak i da je nakon rođenja njegovog desile se sve one normalne stvari koje su se dešavale i svoj ostaloj djeci. Naime, u tom prvoj ranoj fazi njegovog života mi, nažalost, nemamo mnogo podataka. A i normalno je da nemamo mnogo podataka, osim, naravno, prirodno je da nemamo podataka. Zašto? Iz jednog prostog razloga niko nije znao da je ovo Muhammed, odnosno da će to biti Allah poslanik. Pa samim tim niko nije ni zapisivao, niti je ko posebnu pažnju obraćao na ono što se dešava u ovom periodu. Nego imamo samo neke isječke ili stvari koje nam je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam lično kazao, a koje su se desile za njegovog života i mi ih kao takve prihvatamo i kao takve ih možemo uzeti, uzeti. Sve mimo toga mi ne prihvatamo. Nažalost, zbog toga, zbog tih mnoštva raznih predaja, nismo u prilici jeli, da, da ih sada iznosimo, da ih spomenjemo, jer većina od tih predaja su izmišljene ili ili lažne ili su u pitanju neke, neke najobičnije legende koje ne zaslužuju, ne zaslužuju najobičniji spomen. Dakle, taj prvi dio Muhammedovog života nemamo mnogo podataka, pa samim tim i stvari koje mi govorimo jesu u stvari neki isjećci iz njegovog života, a nemamo detaljnu analizu, nemamo detaljnu analizu kao što će to biti u posljednjim godinama njegovog života kada islam islam, kada islam ojača. I ako bismo mi htjeli da celokupni život Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sažmemo u nekoliko, u, nekoliko e, zbirke, odnosno nekoliko tomova knjige, a, prvih par tomova knjige, odnosno prvi tom knjige a, a, obuhvatao bi samo njegovo rođenje i cijeli period sve do, do njegovog do poslanstva. A zatim bi mi mogli nanizati možda čak i deset tomova od perioda poslanstva pa sve do njegove smrti. Samim tim ovaj prvi dio njegovog života, njegovog života nije popraćen sa nekim posebnim detaljima, pa samim tim ne možemo ispominjati ih jer nisu nisu zabilježeni u vjerodostojnim knjigama. Ono što je Ono što je zabilježeno jeste, a bio je to poznati običaj kod Kurešija, da kada se dijete rodi u određenom mjestu, odnosno u Meki tada, da je elita iz plemena Kureš slala svoju novorođenu djecu u pustinju na dojenje. Dakle, ovo je bio poznati običaj kod Mekelija tog doba da svoju djecu koja se tek rode šalju na dojenje kod žena koje žive u pustinju. I oni su pri, pristupali ovom običaju, odnosno da su ovaj običaj u praksu sprovodili samo oni aristokracija iz plemena Korejiš, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da kako je unuk Abdul Muttalibov, a da su oni posebna, poseban, sloj, poseban sloj društva, samim tim i njega sljeduje isto ono što sljeduje svu ostalu djecu iz plemena Korejiš, a to je da i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam treba da ode na dojenje, odnosno da treba neko da ga uzme na dojenje. Međutim, jedna stvar će otežati situaciju, a to je da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dijete koje se rodilo bez oca, odnosno da je siroče, da je njegov otac sve preselio, pa samim tim e, materijalna i novčana nadoknada koju žene koje uzmeju tu djecu očekuju, ne može se baš očekivati od, od majke koja je, da kažemo, samohrana majka ili amine. Međutim, prije nego što ti spomenem sam događaj o tome kako je došlo do toga da Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ipak napusti Meku još kao dojenče, moramo spomenuti neke stvari zašto su u stvari Arapi pristupali ovom običaju i zašto su upravo radili ovu stvar da svoju tek rođenu djecu šalju uh, u pustinju, šalju kod nepoznatih ljudi u određena plemena koja žive van gradske vreve i van gradske gužve. Jedan od prvih razloga zbog koje su to radili jeste da su oni htjeli da dijete bude odgajano u čistoj i zdravoj okolini, odnosno da bude odgajano daleko od mnoštva ljudi. Naime, Meka je bila sjetište gdje su mnogi ljudi sa istoka, sa zapada, sa sjevera, sa juga dolazili. Naravno, ljudi kada dolaze na određeno mjesto sa sobom dolaze, donose i one bolesti koje, koje, koje nose. Samim tim, ljudi su nastojali da zaštite svoju djecu, tako što će ih izvest iz Meke i udaljiti ih iz te gradske vreve da ne bi dolazili u kontakt sa raznim raznim ljudima, nego će ih prepustiti čistom i svježem pustinskom zraku da tu rastu i da se tu odgajaju imamo u vidu da je tada smrtnost infanata, odnosno smrtnost beba, bila izuzetno, izuzetno velika, pa su oni na ovaj način željeli da što više sačuvaju djece, odnosno da što više djece preživi. A šanse za preživljavanje bile su i tekako veće ako dijete napusti, napusti grad i ode da živi u jednu pustinsku sredinu. Dakle, upravo iz ovog razloga i Amine bint, bint Wahab, Muhammedova sallallahu alaihi wa sallam majka, odlučila se da Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam preda jednoj od žena koja će doći iz jednog plemena i da ga preda njoj na odgajanje kako bi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bio odgajan u čistom i zdravom, i zdravom okruženju. Još jedna bitna stvar jeste da su oni htjeli da dijete raste u malo težim uvjetima nego što je to u Mekke. Da kako da je pustinski život, odnosno nomadski život, e, teži od stacioniranog života. Ljudi u Mekke žive određen, na određeni način, iako je taj život njihov sam po sebi težak, ljudi koji žive plemenskim načinom života, nomadskim načinom, da se stalno iz dana u dan premještaju s mjesta na mjesto i tako dalje, takvi uvjeti su daleko, daleko teži. Pa su oni htjeli da dijete u prvom periodu svog života odgaja se na takav način da bude u teškim uvjetima, u težim uvjetima i onda kada dođe u Meku, da onaj mekansku surovost osjeća u stvari kao lagodu i kao olakšicu za sebe. Dakle, ako se u prvi mah dijete odgaja u težim uvjetima, oni su smatrali da će poslije biti mu lakše da se prilagodi svodi na surovost života u Mekki. Jer u taj vakat njima i te kako nije bilo lahko živjeti, živjeti u uslovima u kojima su oni boravili u, u Mekki. Isto tako odrastanje djeteta dalje od rodbine dobro je za djete. Dakle, da dijete odrasta malo dalje od bližih rođaka, ono bude u suštini dobro za dijete. Zašto? Zašto? Zato što bliža rodbina novorođenčeta ili malog djeteta vrlo često zna da, da, da, da, to, da tom djetetu dozvoli određene stvari koje su inače zabranjene i tako dalje. Odnosno da prema njemu budu blaži nego što će to biti njegovi roditelji ili ljudi koji ga odgajaju. Sami tim udaljiti dijete od bližih, eh, bližih srodnika, Mekelije su smatrali da je to korisno za dijete, a mi isto tako danas znamo da recimo djed ili nane, da isto tako oni popuštaju pred djecom da im daju one stvari kojim roditelji ne daju, pa samim tim vidimo da su oni u stvari na određeni način, da na određeni način oni e, negativne stvari na, na negativne stvari dozvoljavaju svom djetetu. Mekelije su htjele da dijete udalje od tih stvari pa su oni je li prepuštali svoju djecu na odgajanje na odgajanje ljudima ljudima u u pustinji. Isto tako jezik jezik je bio veoma značajna stvar, a to je čisti arapski jezik. A čistim arapskim jezikom govorila su upravo ta plemena koja su bila van Meke i koja nisu dolazila u doticaj sa strancima. Naime, u Meku su dolazili ljudi sa strane, sa raznih strana svijeta, pa, su, pa je se i arapski jezik koji se govorio tada u Meki u određenoj mjeri već bio pomiješao sa stranim izrazima. Pa su oni htjeli da dijete u prvi mah, odnosno u periodu kada uči osnove jezika, da ta jezik nauči od plemena koji govori čistim izvornim arapskim jezikom. Jedno od takvih plemena bilo je i pleme Benu Sad ibn Bekr. Dakle, pleme Benu Sad ibn Bekr je bilo pleme koje je bilo poznato po tome da je njihov jezik čisti arapski jezik. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam u hadisu nam je spomenuo da je upravo on odgajan u plemenu Benu Sad ibn Bekr. Naime, kaže Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ja sam uslišana Ibrahimova dova, ja sam radosna vijest koju je nagovijestio Isa selam i odgajan sam pod okriljem plemena Benusad Sa'd ibn Bekr. Dakle, ovo su riječi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da je upravo on odgajan pod okriljem plemena Benusad Sa'd ibn Bekr. A kako je došlo do toga da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam završi kod e, članova, odnosno pripadnika plemena Benu Sa'd ibn Bekr, kazuje nam žena koja je uzela Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a to je Halima bin Sa'dije. Dakle, žena koja je e, dojila Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i koja je njegova majka po mlijeku jeste Halima bin Sa'dije i ona nam kazuje tu priču. Naime, Halima je rodila e, svog sina, imala je dječaka jednog i imala je djevojčicu nekih šest godina koja se zvala Šejma. E, predložila je svome suprugu da i ona zajedno sa ženama ode do Mekke i da pokuša naći jedno dijete koje bi hranila. Naravno, žena da bi hranila jedno dijete mora kod sebe već imati jedno dojenče, obzirom da mora da ima jeli, mlijeko kod sebe Halima je rodila jedno dijete, pa su smatrali da bi im još jedno dijete dobro došlo kako bi dobili financijska sredstva od familije koje će, dijete uzeti na dojenje. Pa se Halima zaputila u Meku zajedno sa svojim kolegicama, sa svojim drugaricama koji su isto tako tragale za, za djecom. djecom. Pa kada su došle u Meku, raspitali su se za tu djecu i svi su posjetili tu djecu. Navodi se da su svaka od njih žena došle i vidjele Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Međutim, nikoga nije prihvatio, nikoga nije uzeo k sebi. Zašto? Iz prostog razloga što je to dijete siroće. To dijete je jetim, pa samim tim ljudi žele da nađu u sebi nekog boljeg. Pa su svaka od tih žena, one su našle sebi po jedno to dijete, Halima bin Sadije, ostala je bez djeteta. Ostala je bez, bez ikakvog djeta pa je kazala svome suprugu da nema djeta. A onda je on kazao, a šta misliš da uzmeš ono siroće? Šta misliš da uzmeš ono djete koje je jetim? Možda nam Allah kroz njega da određeni bereket. Ovdje vidimo da je u srcu ovog čovjeka, da je ovaj čovjek bio dobar insan čim je ovako nastupio, ovako kazao. I zaista Halima bin Sadije vratit se i uzeti Muhammeda sallallahu alaihi wa sellem i povešće ga sa sobom, sa sobom da ga odgaja pod okriljem svoje familije i svoje porodice na čistom pustinskom zraku, da ga uče arapskom, izvornom arapskom jeziku. Ono što će se poslije desiti sa Halimom bin Sadije i sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sellem u prvim godinama njegovog života desile su se nekoliko, nekoliko veoma bitnih i čudnih čudnih stvari. Vidjeli smo kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao na ovaj svijet, odnosno kako se rodio, kako je njegova majka preuzela brigu o njemu i da je pristupila, odnosno postupila po onom običaju koji je bio tada poznat kod Mekelija u tom vaktu, a to je da svoje dijete preda na dojenje da je Halima bin Sadije preuzela to dojenče, preuzela to dijete, nadajući se bereketu od Allaha. I zaista tako je bilo. Bereket koji je ona doživjela zajedno sa svojim suprugom i svojom familijom bio je nevjerovatno velik. Da su oni uživali i vidjeli su da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posebno dijete, da to dijete da nad njim neko bdije i da neko vodi brigu o tom djetetu. Jer je deva koju je Halima jahala postala mnogo snažnija, mnogo jača, mnogo brža nakon što je uzela Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Njihova stada davala su mnogo više više mlijeka i tako dalje. Tako da je Halima bin Sadije zajedno sa svojom familijom u tom periodu dojenja koje traje dvije godine živjela u jednom blagostanju, u jednom rahatluku. Živjeli su u takvom rahatluku da nisu u stvari htjeli da vrate Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Odnosno, znali su da ga moraju predati nazad. Međutim, kada su ga donijeli nazad, a naravno u tom periodu dojenja od dvije godine, bili su periodi kada bi oni nosili djete da ga majka vidi, da ga posjeti i tako dalje. Naravno, onako kako je to bio i nalagao njihov običaj običaj. Međutim, kada istekao taj period dojenja, Halima je poželjela da Muhammed s.a.v., odnosno taj dječak, ostane još kod nje. Da ostane još kod nje i kod njene familije, pa kada su ga vratili, odnosno kada su otišli u Mekke da ga predaju njegovoj majci, kazali su joj, E, smatramo da mekansko okruženje i mekanski zrak nisu dobri za ovo dijete i da on i te kako dobro napreduje kod nas, pa vas molimo i tražimo od vas da Muhameda, odnosno ovo malo dijete, vratite da ga pustite nazad, da ono proboravi određen period još kod nas. Odnosno da nam date još par godina da ga mi odgajamo, da ga mi ovdje učimo arapski jezik i tako dalje. Pa je Halima bin Sadije uspjela da nagovori na Aminu i da, da Muhammed sallallahu alejhi ve wasallam ponovo se vrati s njima pod okrilje njihovog plemena. I zaista Muhammed sallallahu alaihi wasallam vratit će se zajedno sa Halimom a, a, njenoj kući, odnosno njenoj familiji. Međutim, desiće se jedan izuzetan događaj, događaj zbog koji će Halima ipak na kraju vratiti ovo dijete u Meku. A naime, riječ je o poznatom događaju rasjecanja prsa Muhammedovih. Naime, zabilježio imam muslim u svome sahihu od Enesa ibn Malika jednu predaju koja je vjerodosna da kako da je Melek Džibril, odnosno da kada su se djeca igrala zajedno sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, da se pojavio čovjek, odnosno da je došao Melek Džibril koji je uh, uzeo Muhammeda, a ostala djeca su pobjegla. Pa kada ga je uzeo, polegao ga je na zemlju. A kada ga je polegao na zemlju, rascijepio njegova prsa, odnosno razrezao njegova prsa. A kada je razrezao njegova prsa, otvorio ih i uzeo njegovo srce iz prsa. A zatim je uzeo sa tog srca jednu crnu mrlju i odstranio je i kazao Hadaš hadlu mink. Ovo je šeitanski udio ili udio šeitana kod tebe. I ovaj dio Allah najbolje zna svako od nas ima u svome srcu. Međutim, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam još kao malom djetetu, Melek Džibril je odstranio taj crni dio iz njegovog srca a zatim je njegovo srce oprao u zemzem vodi u zlatnoj posudi, vratio njegovo srce u njegova mubarek prsa i nakon toga zatvorio njegov grudni koš. Melek Džibril se poslije ovoga udalio. Enes ibn Malik nam kaže i poslije mnogo godina, kad je poslanik sa oseljem sada već ušao u pozne godine svoga života, ja sam vidio ožiljak, odnosno ranu od tog rasjecanja njegovih prsa. Naravno, djeca koja su bila sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, otrčala su kući dozivajući roditelje svoje i kazujući im Muhammed je ubijen, Muhammed je ubijen. Vidjevši da ga čovjek obara na zemlju, da rasjeca njegova prsa, nisu mogli pomisliti ništa drugo. Kada su se vratili da vide šta je bilo sa Muhammedom, zatekli su dječaka koji je bio sav blijed i koji je samo šutio. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nakon ovog njegovog prvog doživljaja sa Melekom Džibrilom, a Melek Džibril će posjetiti Muhammeda s.a.v. nebrojno mnogo puta nakon ovoga. Ovo je bio prvi njihov susret. Muhammed s.a.v. kao još dvogodišnji, trogodišnji dječak jeli, stoji mirno, stoji mirno, onako blijed, pa ga oni vide, poboje se za njega nakon ovog događaja, smatrajući da nešto mu se loše može desiti nakon ovoga i oni ga vraćaju u meku njegovim, odnosno njegovoj, njegovoj majci. Ovaj isti događaj rasjecanja prsa desit će se još jednom. O njemu ćemo išala govoriti nekada u budućnosti, a to je da kada Muhammed s.a.v. bude e, uspjenjao se na mirađu, da će Melek Džibril isto tako otvoriti njegova prsa, oprati njegovo srce. Međutim, tada neće ukloniti onu crnu mrlju, jer te crne mrlje više nema, nego je, nego je njegovo srce čisto. I njegovo srce se naravno razlikovao od srca svih ostalih, ostalih ljudi. Ovako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem proživio svoje prve godine života, vraćen je svojoj majci, svojoj majci u, u, u, u u Meku, a mnogo godina nakon ovog događaja, kazao sam ti da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada je rastao u porodici kod, kod eh, Halime bin Saadije, da je ona imala jednog sina i jednu čjerku koja je bila starija od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Nakon osvojenja Mekke, nekih 50, nekih 50 godina nakon ovog događaja, nakon bitke na Huneinu, jedna žena jedna žena koja je bila tada zarobljenica među, među svim ostalim zarobljenicima, tvrdit će da je rođena, odnosno da je sestra po mlijeku Muhammedova. I kada ta žena bude dovedena pred poslanika, sallallahu alaihi wasallam, naravno sada je ovo žena koja je već u poznim godinama svoga života i tako dalje, kazat će da je sestra Muhammedova. Pa će on kazat, a kako da ti vjerujem? Odnosno, kako da znam da si ti moja sestra? Pa će mu ona tada kazat, ja još uvijek nosim ožiljak na vratu od onog dana kada sam tebe kao jedno malo nojenče jeli, nosila na svojim leđima, a ti si me, a ti si me ujeo za, za vrat. Dakle, još uvijek imam taj ožiljak. Pa je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, uh, povjerovao ženi da je to šejma, da je to njegova sestra po mlijeku, oslobodio je tu ženu i dao joj mnogo darova. Navodi se u nekim predama da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem isto tako upoznao i svoje roditelje, odnosno majku po mlijeku i oca po mlijeku, da su oni došli nakon bitke na Huneinu u Medinu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem srdačno primio svoju majku, da je skinuo svoj ogrtač sa sebe i da je postro, podastro pred nju, da je ona sjela na taj ogrtač, da isto tako prema njima postupio izuzetno fino i dao im mnogo, mnogo darova. Dakle, to ono što se spominje u vezi sa rođenjem Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i sa prvim etapama njegovog života, odnosno sa samim rođenjem, kako je proteklo. I vidjeli smo dakle da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam doživio nekolcinu zanimljivih i čudnih događaja koji su mu se desile, dakle, koji su se desile u njegovom životu. Nakon toga vraćen svojoj majci, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sada ima nekih između 4-5 godina, živi sa svojom majkom. Mi nažalost nemamo podataka kako je proveo te dane svog života. Ono što znamo jeste predaja koju nam spominje Ummu Ejmen, a Ummu Ejmen je bila sluškinja koja je doživila islam. Dakle, Ummu Ejmen će doživjeti poslije islam nakon nekih 50-ak godina primiće islam, biće časna muslimanka. U taj vakat ona je bila sluškinja, odnosno robinja kod Amine, tu Ummu Ejmen je Abdul Muttalib lično poklonio Amini da se zajedno sa njom brine o Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Amina će povesti svoga sina Muhammeda sallallahu alaihi wasallam zajedno sa Ummu Ejmen na jedno, na jedno putovanje u Medinu. Kada odsjednu kod svojih rođaka u Medinu i kada proborave dođe vremenski period tamo, na povratku ka Mekke u mjestu El Abwa, a, njegova majka Amine će se razboliti, razbolit će se od teške bolesti i vrlo brzo nakon toga će preseliti. Na tom mjestu, na tom mjestu gdje su ocijeli, kod tog naroda, odnosno kod tog plemena, e, Amine je ukopana, Amine je ukopana. Mnogo godina nakon ovog događaja, Muhammed sallallahu alaihi wasallam tada je imao nek, možda samo šest godina, mnogo godina nakon ovoga. Muhammed sallallahu alaihi wasallam na jednom od svojih putovanja među Mekke u Medinu, zajedno sa svojima sahabima, kada budu išli putem, samo će skrenuti sa, sa tog puta i doće do jednog mjesta, pored njega će stati i početi da plaće. Ashabi koji su bili zajedno sa njim, doći će isto tako do njega, ne pitajući ga ništa, stati će pored njega i plakati kao što plaće Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. A zatim će im on kazati razlog zbog kojeg on plaće. Pa će im kazati, zatražio sam dozvolu od Allaha da mi dozvoli da posjetim kabur svoje majke. Pa mi je on dozvolio. Ja sam vam nekad bio zabranio da posjećujete kabure, sada vam dozvoljavam da ih posjećujete, jer vas oni podsjećaju na smrt. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ovim činom, ovaj hadis zabilježio ima muslim u svom sahihu, dakle hadis je vjerodostojan, pokazao ashabima da još uvijek se sjeća svoje majke, da ljubav prema majci nikada nije umrla i da, da je ta ljubav ostala kod njega. Ove suze poslanika, sallallahu alaihi wa sellem, suze ashaba, suze ashaba, da kako nam govore o jednom plemenitom srcu koje Muhammed, sallallahu alaihi wa sellem, nosio u svojim grudima. Dakle, ovo dijete sa šest godina ostalo je siroće po drugi put. Kada ga Ummu Ejmen vrati u Meku, brigu o njemu preuzeća njegov djed Abdul Muttalib. Međutim, Abdul Muttalib neće živjeti dugo. Abdul Muttalib je već u poznim godinama svog života. Abdul Muttalib je poglavar Mekke. Abdul Muttalib je čovjek koji je već oslijepio. Dakle, Abdul Muttalib vodi brigu Muhammedu sallallahu alihi wasallam i uzima ga pod svoje okrilje. Dijete koje nema sada ni oca ni majku, brigu o njemu preuzima njegov djed Abdul Muttalib. Isto tako nemamo mnogo predaja vezano za ovaj period njegovog života, ali znamo da je Abdul Muttalib imao tron, odnosno da je imao jednu posebno mjesto, jedan posebnu sofu tačno pored Kabe gdje je Abdul Mutalib svaki dan poslije mm, u dobu nakon, nakon podne namaza, odnosno nakon ikindije, kada sunce pređe na drugu stranu Kabe i kada tu bude hlad, Abdul Mutalib je na to mjesto obećavao da sjedi i da provodi svoje vrijeme. Na to njegovo mjesto, na taj njegov tron, nikada niko nije sjedao. Dakle, niko nije sjedao osim Abdul Mutaliba. Pa je zabiljeno da je Muhammed još tada kao šestogodišnjak, odnosno dijete koje ima među šest i osam godina, znao da se popne na to mjesto. Pa su njegove amiđe znali da ga povuku s tog mjesta, da ga jel, uklonu. Međutim, Abdul Muttalib im je kazao ne dirajte ovog mog sina, ne dirajte ovo moje dijete, tako da je samo njemu dozvoljavao da sjedi na tom, na tom mjestu. Isto tako zabilježen je događaj da su se jedne prilike izgubile deve Abdul Mutalibove u Mekki, a da su za njih bili odgovor njegovi sinovi. Pa su ti sinovi njegovi, odnosno Amidje poslanika, sallallahu alaihi sallam, poslale Muhammeda sallallahu da ih potraži. Kazali su jedini razlog zbog kojeg su poslali Muhammeda da potraži te deve, bio je da kada bi mu god dali nešto da završi od posla, Muhammed sallallahu bi to besprijekono radio, iako je bio dječak. Pa su ga s tim u vezi poslali po te deve kako bi on pronašao te deve. Abdul Mutalib kada je saznao šta se desilo, zabranio im je više, zabranio im više da Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem šalju na takve zadatke i uzeo ga po svoje okrilje. Međutim Abdul Mutalib će preseliti kada Muhammed sallallahu alejhi ve sellem napuni 8 godina. 8 godina, dječak od 8 godina ostaje siroće po treći put. Zašto gospodar svjetova na ovakav način iskušava ovo malo dijete? Zbog toga da bi on odrastao i stasao u jednu posebnu ličnost. Jer dijete koje odrasta i stasava bez roditelja, ono je dijete koje brže puno sazrijeva. Isto tako dijete koje odrasta i stasava bez roditelja jeste dijete koje zna i osjeća i suosjeća sa onima koji nemaju roditelje. Zato vidimo mnoštvo je hadisa, mnoštvo je hadisa u kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o vrijednosti brige za jetima. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio je jetim. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostao jetim tri puta. Izgubio je oca pri rođenja, majku kada je imao 6 godina, djeda kada je imao 8 godina, ali mu je to i te kako i te kako pomoglo da stasa i da stasa u jednog posebnog mladića, mladića o kojem ćemo mi inshallah u nastavku govoriti još nekoliko stvari o tome šta se desilo šta se desilo u periodu do ženitbe, do njegove ženitbe sa Hatidžom, a i nakon ženitbe sa njegovom suprugom Hatidžom. U jednoj od posljednjih emisija govorili smo o periodu njegovog života kada je bio dječak, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poskočio i odrastao u plemenu Benu Saide, da ga je odgojila, odnosno odhranila u prvim godinama njegovog života žena po imenu Halima bin Sa'dije. Sa da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kod nje proboravio nekih do četvrte godine svoga života otprilike, da se u tom periodu desilo jedan događaj koji je poznat kao rasjecanje prsa, a to je da je Melek Džibril došao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam još kada je bio dječak, rasjekao njegova prsa, izvadio njegovo plemenito srce, iz njega odstranio jedan crni, jedan crni ugrušak, odnosno udio šeitana u njegovom srcu i kazao mu jeli, da je to taj dio zaista udio šetana kod njega i da je Muhammedovo srce bilo čisto od toga. Zatim to srce opravo u vodi zemzem u zlatnoj posudi i vratio njegova plemenita Mubarek prsa. Muhammed sallallahu alaihi wasallam nakon toga vraćen je svojoj majci, međutim ostao je bez nje jer je ona preselila kada imao nekih šest godina. Nakon toga brigu o njemu preuzima njegov djed Abdul Mutalib, međutim i on je preselio kada je Muhammed sallallahu alaihi wasallam napunio osam godina zašto gospodar svjetova iskušava ovo dijete malo sa ovoliko iskušenja? Dakle, rodio se bez oca, rodio se bez oca, odnosno otac mu je presvedok je bio šutrobi majke, zatim je izgubio svoju majku kao dječak od 6 godina, zatim je ostao bez svoga djeda sa nekih 8 godina. Gospodar svjetova želio je da Muhammed sallallahu alaihi wasallam odrasta pod njegovim, pod njegovim nadzorom, Kada kaže gospodar svjetova za, za Musa, وَسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِ Ja sam te odabrao za sebe, وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِ Da rasteš pod okom mojim, tako isto i za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Allah, gospodar svjetova, preuzeo brigu o njemu. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bio jetim, siroče i na svojoj koži osjetio je svu teškoću jetimskog života. Samim tim poslije u svome životu kazao je mnogo i nebrojeno mnogo izrijeka, odnosno hadisa, koji ukazuju na bitnost i značaj brige za jetime. Jer onaj čovjek koji na svojoj koži osjeti određene stvari, on onda poslije razumije sve ostale ljude. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wasallam rastao u oskudici, rastao kao jetim, kao siroće, da bi poslije on bio u stanju da razumije ljude koji ga, koji ga dakle, okružuju Isto tako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem činjenica da je ostao jetim, da je ostao siroče, da je odrastao uh, u, u plemenu Benu Saide, tamo pomoglo mu je da elokventno priča, pa je on kazao arapski jezik, naravno. Kazao je u titu al Kelim, meni je data jezgrovitost, jezgrovitost u govoru. To su dakle otprilike događaji koji su obuhvatili period njegovog života negdje od rođenja pa sve tamo negdje do negdje 12. godine života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nažalost nemamo mnogo podataka o njegovom životu jer niko i nije poznavao, odnosno niko i nije mogao znati da je upravo ovaj dječak budući najodabraniji poslanik. Jedna stvar koja se desila e, kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imao nekih 12 ili do 14 godina jeste putovanje u Šam. Naime, e, sakupljači sire, odnosno ljudi koji su pisali o životu poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kao i sakupljači sunena izreka Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem, odnosno hadisa, pri svega imam tirmizi, zabilježili su u svojim dijelima, u svojim knjigama jednu predaju koja je zanimljiva, ali na koju se Ulema isto tako i kritički osvrnula, pa ćemo inša Allah spomenuti tu predaju. A riječ je o predaji poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem, odlaska u Šam dakle da ga je njegov amidža Ebu Talib poveo sa sobom na trgovačko putovanje u Šam kada je on bio mladić, odnosno dječak od nekih 12 godina, da je na tom putovanju Muhammed sallallahu alaihi wasallam susreo se sa jednim redovnikom kršćanskim koji se zvao Behira. Naime, Behira je bio poznati kršćanski redovnik monah koji je bio u osami u svom manastiru i bio je poznat potom i da nije bio druželjubiv. Međutim, kada je Muhammed sallallahu alaihi wasallam zajedno sa svojim amiđom Ebu Talibom prolazio pored njegovog manastira u blizini, po prvi put Behira je izašao i ugostio ih, a zatim im kazao, odnosno kazao Ebu Talibu da se pobrine za ovog dječaka i da je ovaj dječak budući najodabraniji i zadnji poslanik od gospodara svjetova. E, došlo je također u predaji da je zajedno s njima u ovom putovanju, na ovom putovanju bio Ebu Bekar Esidik i Bilal i Bilal ibn Rabah. Naravno, ako pogledamo ovu predaju, u kojoj je došlo, također došlo da je, su, e, e, da je oblak nadkriljivao Muhammeda sallallahu da mu je pravio sijenku, zatim da je Muhammed sallallahu sallam sjeo pod jedno drvo koje isto tako mu pravilo sijenku i tako dalje, da su mu sva drveća e, naklonila se ka njemu. Naravno, sve nam ovo govori Behira. Dolazimo do određenih stvari koje su nam bitne da ispomenemo, a to je kritički osvrt na ovu predaju. Naime, Ulema je naj, naj, naišla da, da je nekolicina stvari vezano za ovu predaju problematična. Prije svega, Ebu Bekr nije bio sa poslanikom sa Osallam tu. To kaže Ibn Hajar Eskalani, to kaže za Ibn Qajim u svom zadolu Ma'adu i tako dalje. Bilal Ibn Rabah uopšte nije bio ni rođen tada, iako je bio rođen, uopšte nije bio u Mekiji, jer će ga Ebu Bekr tek poslije mnogo godina kupiti jeli, od, od, od, od Umeji Ibn Halefa, Samim tim kažemo da ima nekih problematičnih stvari ovdje, pa kaže imam zehebi, imam zehebi navodi da se on ne slaže s tim da je ova predaja uopšte autentična, jer kaže ako je autentična, zad ne bi poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada je dobio poslanstvo kazao svome Amidži Ebu Talibu, u Ebu Talibe zar se ne sjeća šta je kazao Behir, zar se Kurešije ne bi sjećale ove ove stvari, odnosno da je to ogroman i veliki događaj, međutim Allah najbolje zna postoje određene, određene problematičnosti oko vjerodostojnosti ove predaje, pa ćemo je mi samim tim uzeti sa rezervom. Spomenuli smo je tek onako, odnosno zato što je spominju oni koji pišu o životu poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, ali je mi nećemo uzeti kao kategorički ispravnu, kao kategorički tačnu. Ono što još znamo za života poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se desilo prije poslanstva jeste nekolicina događaja koje ćemo inshallah eh, uz Allahu pomoć spomenuti u narednom periodu. A prvi od tih stvari jeste posao kojim se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bavio. Naime, došle su predaje, odnosno došle su kod Buharija u njegovom sahihu vjerodostojna predaja da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem lično kazao: "Nema ni jednog poslanika prije mene a da se nije bavio čuvanjem stoke." da je poslanik sa selem kaže svi poslanici prije mene bili su pastiri. Ashabi ga pitaju zar i ti o Allahu poslanice? Pa im kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da. I ja čuvao sam stada, čuvao sam stada stanovnicima Meke za, za, za par kararita ili za sitne novčiće jeli, za, dne, za, za nadnicu koja je bila koja je bila mala. Ovdje u ovom hadisu vidimo da poslanik sallallahu alaihi wa sallam govori nam i saopštava nam jednu bitnu stvar, a to je da je on kao mladić, kao dječak još radio kao pastir, odnosno da je čuvao, da je čuvao ovce stanovnicima Mekke. Isto tako vidimo iz pitanja ashaba prema njemu, zar i ti u Allahu poslaniće, govori nam ovo da oni nisu znali čime se Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bavio dok je bio dok je bio dječak. A zatim nam Muhammed sallallahu alaihi ve sellem saopštava i treću stvar za koju kaže da čuvao sam stoku stanovnicima Mekke i to sam radio za jednu oskudnu, za jednu malu, za par novčića, odnosno za nadnicu i za dnevnicu koja nije bila, koja nije bila velika. E, iz ovog samog posla kojim se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bavio još kao mladić, ulema je izvuka mnogo mnogo poruka i pouka o koji bi se ja i ti mogli inshallah koristiti. Jedna od prvih stvari kada je u pitanju čovjek koji čuva ovce, odnosno pastir jeste da kada se on osami i kada ode u prirodu, on ima vremena da razmišlja, odnosno da gleda Allahove ajete koji ga okružuju. Pa kada gleda nebe, nebesa, gleda planine, gleda kako je Allah stvorio i podastro zemlju pod njim, čovjek neminovno dođe do zaključka da za sve to treba tvorac. Da je za sve ovo ima neko ko je to stvorio. Zato ćeš vrlo teško naći čovjeka koji živi u pustinji, koji se bavi stočarstvom, koji živi nomadskim životom, da je recimo ateista. Naime, ateisti su samo oni ljudi, odnosno većinom su ljudi koji žive u raskošnim, u raskošnim gradovima, koji se bave poslovima koji su daleko od prirode Allahovog stvaranja. Samim tim ljudi koji, kao poslanik sallallahu alaihi wasallam, koji odu u pustinju, koji se brinu za stoku, oni gledaju Allahove ajete oko sebe, Allahove znakove i onda jedna neminovna misao dolazi kod njih i javljaju se u njihovom srcu. A to je, za sve ovo treba nam stvoritelj odnosno sve ovo što nas okružuje, stvorio je gospodar svjetova kada čovjek čuva i brine se za ovce, a ovce su vrlo posebne životinje, naime, one se ponašaju otprilike slično kao ljudi. Dakle, grupišu se, ponašaju se slično kao ljudi, pa samim tim treba im neko ko će upravljati njima. Oni ljudi koji se bavi e, stokom, odnosno čuvaju ovce, znaju da ovce se razlikuju po svojoj naravi. Pa samim tim pastir pristupa različitim ovcama na različit način. Odnosno da svaka od njih ima neki svoj personalitet, neku svoju posebnu narav koju pastir mora da prilazi e, e, shodno, shodno njenom ponašanju. Dakle, naći neke ovce koje su tvrdoglave, neke koje se povode za drugima i tako dalje. Pa samim tim pastir mora da razvija određene, određene sposobnosti kod sebe kako bi bio u stanju da grupiše i da upravlja tim, da upravlja tim stadom. Naravno, boravak u pustinji i čuvanje stada e, zahtjeva određene stvari, određene osobine koje mora posjedovati taj čovjek. Prije svega onaj ko čuva ovce, oni, ti ljudi su blage i pitome naravi. Ali u isto vrijeme oni moraju biti hrabri i neustrašivi. Naime, mora biti blag i pitome prirodnome naravi kada su u pitanju stado koje, za koje se on brine, a to su ovce. A isto tako mora biti i hrabar i neustrašiv kada je u pitanju vanjski neprijatelj, odnosno divlje životinje ili divljači koji bi mogle da nasrnu i da napadnu njegovo stado. Dakle, to su neke od osobina, a naravno sve ovo mora biti, mora biti velika doza sabora, odnosno strpljenja kod ovakvih, kod ovakvih ljudi. Obzirom da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem radio sa životinjama i čuvao stado i brinuo se za to stado, mi kažemo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem razvio jedan poseban osjećaj prema životinjama, pa ćeš vidjeti da u islamu kao ni jednoj drugoj religiji islam posvećuje pažnju pravima životinja. Dakle, islam posvećuje pravila, pažnju pravima životinja, pa tako i vidiš da jedna deva jedne prilike došla i pored poslanika sa osallam stala pa je iz njenog oka potekla suza, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvao njenog, njenog vlasnika i kazao mu, ova deva se požalila na tebe, ti nju ne hraniš kako treba, a preopterećuješ je poslom. Pa vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ode brinuo i o pravima životinja. A odakle je ovo naučio osim ne iz ovog susreta, odnosno direktnog susreta sa životinjama? Isto tako vidimo da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem veoma veoma odgovorno se ponaša. Naime još kao mladić, još kao dječak, on želi da doprinese kućnom budžetu svoga amidže Ebu Taliba, pa samim tim angažuje samog sebe i traži sebi posao, pa iako taj posao je bio za nekih par sitnih novčića, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem želi da privređuje, želi da zarađuje i ne stidi se toga. Znaj dobro da nema stida u onome što je halal. Dakle, čovjek kada se bavi određenim poslom, bez obzira kakav taj posao bio, ako je taj posao halal, ako je taj posao dovoljen, do, dozvoljen, čovjek ne bi trebao da osjeća nikakav stid, nikakav stid i nikakav sram pred ljudima. Isto tako vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem sada kada je već postao poslanik, kada ashabima govori šta je nekad radio, on uopšte se ne stidi da im kaže da je nekada bio, je nekada bio pastir, odnosno da je bio nekada insan koji je čuvao ovce. Tako da i čovjek koji nekad dođe na neku poziciju, nema potrebe da se osjeća manje vrijednim da spomene ono što je nekada bilo, povodeći za praksu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ovde vidimo dakle njegov prvi posao, a to je posao čuvanja ovaca, odnosno da je Muhammed sallallahu sallallahu alejhi ve sellem bio pastir, da su svi poslanici prije njega bili pastiri. Još do ženidbe sa Hatidžom, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem desit će mu se još nekoliko bitnih stvari. Govorimo o životu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kada god kažemo Muhammed, poželjno da čovjek donese salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da kaže Allahumma salli ala Muhammed ili u najmanju ruku sallallahu alaihi wa sallam. Jer nam je Allah tabaraka wa ta'ala to naredio Kur'anom kada je kazao zaista, mel, zaista Allah i meleki donose salavat na, na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ovi koji vjerujete donesite salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer onaj ko donese samo jedan salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Allah će na njega donijeti deset salavata najbliži ljudi na sudnjem danu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem biće upravo oni ljudi koji su za svoga života donijeli najviše salavata na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Zato nemoj da škrtariš kada je u pitanju salavat na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kada god čuješ njegovo ime, do, donesi salavat na njega nadajući se nagradi od Allaha i nadajući se inshallah susretu sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. A u ovim našim emisijama mi upravo govorimo o životu najplemenitijeg Allahovog te bareke ve taala roba. Nalazimo se u periodu njegovog života, odnosno u mladalačkom dobu, prije njegove ženitbe. Nažalost, nemamo mnogo podataka iz ovog perioda njegovog života, jer niko tada i nije znao da će ovaj insan nekada poslije postati Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu poslanik pa samim tim i nisu zabilježene neke posebne stvari osim palj sitnih, par sitnih detalja koje mi, inša Allah, ovdje ispominjemo. Jedan od tih detalja jeste njegovo putovanje u Šam, da je Muhammed s.a.v. sa svojim amidžom išao na trgovačko putovanje na sjever, u sjever, na sjever Zatim jedna od tih stvari koju znamo jeste da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čuvao stada za stanovnike Mekke, da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem osjećao potrebu da privređuje, osjećao potrebu da doprinese nešto kućnom budžetu svog amidže Abu Taliba koji ima mnogo djece. Isto tako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije se stidio da ovu stvar spomene ashabima posle, da im kaže da je on nekad u mladosti čuvao ovce, odnosno da je bio pastir. Samim tim mi kažemo nema stida i nema srama kod čovjeka koji radi na halal, na halal način i na takav način zarađuje još nekoliko stvari desit će se Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, odnosno stvari u kojima će on direktno uzeti učešće, a mi ćemo ih inša Allah ovdje spomenuti. Jedna od prvih stvari kada je Muhammed sallallahu imao, ne, imao, sallallahu alaihi wa sallam, negdje oko 14 ili 15 godina, u Lema se razredi oko toga, desio se na, jedan sukob, odnosno desio se sukob koji je u historiji poznat kao uh, rat Fijar, rat al-Fijar, El Elfiđar bi bio sukob, odnosno nešto što je e, zabranjeno, nešto što je ogano, nešto gdje su prekršene određene naredbe, određene zabrane, jel? odnosno gdje je oskrnavljena svjetost Harema. Zato je ovo ime, ovaj rat dobio ime El Elfiđar. Naime, kako je došlo do tog rata? E, pleme Kurejš, pleme Kurejš imalo je svoje saveznike, a u prvi mah bio, njihovi saveznici su bili pleme Kinane. Pleme Kinane jedan pripadnik, iz, eh, jedan pripadnik plemena Kinane e, doš, došlo je do jednog spora između njega i pripadnika drugog plemena koje je bilo e, pleme Hawazin. E, u tom sporu na jednoj pijaci oko određenih deva pripadnik plemena Kinane e, u toj ljutnji, u toj svađi e, ubio je pripadnika iz plemena Hawazin. Naravno, ovi ljudi iz plemena Hawazin požurili su da uzmu osvetu i da pogube ovog čovjeka koji je pogubio njihovog saplemenika, međutim, on je uspio da im izmakne i da pobjegne. Oni su tada digli određenu vojsku, određenu armiju koja će krenuti za ovim čovjekom i sustiće ga negdje, negdje kod Keabe, odnosno negdje kod Harema samog, samog zabranjenog mjesta. Kada se to desi, ovaj čovjek će pozvati u pomoć svoje saveznike iz plemena Kurejš, I naravno to će da se desi i pleme Koreš će stati na stranu svoga saplemenika iz plemena Kinane, a pleme Hawazin će biti s druge, s druge strane i tada će da se zapodjene jedan sukob koji je poznat kao harb ili rat fidžar. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem direktno učestvovao u ovom sukobu, odnosno nije bio od onih koji su ratovali, nego on nam lično kaže sudjelovao sam na način da sam sakupljao strijele za svoje amiđe. Dakle, amiđe njegove su koje su bile starije od njega, tada su bile uključene u taj sukob, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učestvovao na način da je sakupljao strijele, da je sakupljao strijele za svoje amiđe piramide. E, e, Kurejš je stao u odbranu svetosti Harema, naime. Iako je ovaj čovjek iz plemena Kinane počinio zločin i ubio jednog od pripadnika plemena Hawazin, pleme Hawazin je napravilo još veću grešku, a to je da su oskrnavili svetost Harema, Mekanskog Harema. Naime, bilo je poznato u to vrijeme da niko ne smije proliti krv u Haremu da niko ne smije proliti krv u haremu. Pa kada je pleme Hawazin uradilo tu stvar i kada su oskrnavili svetost harema Mekanskog, tada je Kurejš ustao na noge i tada je Kurejš stao u odbranu tih svojih principa do koji su držali, a to je da svetost Kaabe, svetost harema ne smije biti narušena. Naravno, nakon određenog vremena oni su prekinuli svoje sukobe, a to je bilo poznato kod njih da s vremena vrijeme na takav način ratuju. E, postignuto je primjerje i ovaj sukob je završen kao i oni mnogoborni sukobi prije, prije njega. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dakle, bio je direktno učesnik s tim da nije učestvovao u ratu, nego je pomagao svojim amidžama. Dakle, to je jedan od podataka koji imamo iz njegovog života kada je imao nekih, nekih 14 ili 15 godina. Još jedna stvar desiče se Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem prije njegove ženidbe, a to je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada je imao negdje oko 20 godina prisustvovao jednom savezu, jednom savezu koji je poznat kao Hilful Fudul ili savez dobročinitelja, savez mutayyebina, savez namirisanih ili sporazum sporazum El Fudul. U historiji poznat kao sporazum El Fudul. Kako je došlo do ovog sporazuma? Eh, jedan čovjek iz, iz, iz plemena Zubejd, iz plemena Zubejd, koje je bilo jedno omanje pleme iz Jemena, eh, došao je na hađ u Meku sa sobom je donio određenu robu, određenu robu kojom je namjeravao trgovati u Mekki, pa kada je tu robu prodao u Mekki, prodao jednom čovjeku koji je bio tada uglednik, veliki uglednik Mekke, a njegovo ime je bilo El As ibn Wa'il. El As ibn Wa'il, a El As ibn Wa'il je niko drugi do otac poznatog ashaba Amr ibn Al Asa. El As ibn Wa'il je bio jedan uglednik, časni čovjek u Mekki, odnosno dostojanstvenik Mekke, koji je odbio u prvi mah da plati ovom čovjeku iz plemena Zubed njegovu robu pa mu je kazao kada se završi obrediti dođi kod mene pa ću ti ja dati je li i metak, odnosno pare za onu robu koju sam uzao od tebe. Pa je ovaj čovjek dolazio kod El As ibn Vaila s vremena na vrijeme da ga pita za taj novac, međutim ovaj ga je svaki put odbijao, odbijao, odbijao. Na koncu ovaj čovjek shvatio da El As ibn Vail odbija, odnosno da neće uopće da mu plati onu robu koju mu je on prodao, pa je odlučio da potraži neke ljude koji bi se zauzeli za njega. Pa je tako otišao do određenih ljudi kazujući im šta se desilo. Međutim, svi su oni odbili, svi su oni odbili da se zauzmu za njega jer je Al-As ibn Wa'il bio ugledan čovjek i nisu htjeli da stanu na stranu ovog siromaha iz plemena Ezubejd, nego su onako jeli po strane odobrili postupak Al-As ibn, ibn Wa'ila. Naravno, ovome čovjeku nije preostalo ništa drugo nego da ovu stvar iznese javno a stvar izno, u taj vakat iznosila se javno na način da dođeš kod Meke, odnosno u, kod Kabe staneš i da skladaš poeziju zbog on, u vezi one stvari koja se tebe tiče i koja se tebi desila. Pa je tako isto i ovaj čovjek došao i kod Kabe skladao poeziju u kojoj je pozvao stanovnike Meke, odnosno e, članove plemena Kurejiš i kazao im, zar je moguće da se desi takva i takva stvar? Zar je moguće da neko dođe u Meku, proda određenom čovjeku robu, a da mu taj ne plati? Odnosno, zar je moguće da mu se učini nepravda na ovakav, na ovakav način? Kada su Kurejšije čule ovo, a ova vije se vrlo brzo proširila cijelom Mekom, jedan sin Abdulmutalibov, koji se zvao Zubir ibn Abdulmutalib, ustao je i sabrao sve glavne, glavešine Mekke, odnosno sve dostojanstvenike i pozvao ih u kuću Abdullaha ibn Đud'an. Abdullah ibn Đud'an bio je u taj vakat jedan najstarijih, najstarijih Mekelija. Važio je za jednog uglednog, časnog, poštenog čovjeka koji je bio poznat u tome da lahko rješava sporove. Pa su se oni okupili u kući jeli, Abdullah ibn Đud'ana zajedno sa Zubir ibn Abdul Muttalibom i ovome je prisustvo Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dakle, on nam lično kaže prisustvovao sam sporazumu mutajjebina ili namirisanih. Poslije ću ti kazati zašto se zove jeli, sporazum namirisanih i da mi neko danas ponudi crvene, crvene deve, odnosno ogromno blago, ja bi to odbio, a uvijek bi bio, bio jeli, od onih koji će potpisati i pristati na jedan takav sporazum. A o čemu je riječ? Naime, kada su se okupile Kurešije u kući Abdullah ibn Đud'ana, oni su odlučili i kazali su da će od sad stati u odbranu onoga čija su prava narušena bez obzira kojem plemenu on pripadao. Odnosno da će se sada braniti e, čast i braniti pravda bez obzira kojem plemenu, kojem plemenu čovjek pripadao, pa makar onaj koji traži svoje pravo pripadao i najsitnijem plemenu, odnosno najneuglednijem plemenu, svi su dužni da stanu u odbranu njegovu i da mu se vrati njegovo, njegovo pravo. Jeli, povod ovog događaja, naravno, bio je događaj koji, bio je stvar koja se desila ovom insanu iz plemena Zubed iz Jemena, kojim je El As ibn Wail odbio, odbio, da plati, odbio da plati njegovu robu. Kada su se dogovorili na ovu stvar, naravno, morali su izaći sa njom javno a način na koji se izlazilo javno u taj vakat sa sporazumima bio je da izađu pred Kjabu, da se pred njih donese posuda sa mirisem, a zatim da svaki od njih u, u taj miris umoči ovako svoje ruke, odnosno svoje prste i da onda potare po, po Kjabi, odnosno po grtaču Kjabe. I tako su svaki, svi od njih uradili, jeli, sve od ovih dostojn, velikodostojnika Meke, svaki bi potrao po onome mjestu na kojem potrao njegov, njegov prethodnik. Samim tim ovdje, ovdje vidimo jeli, svojevrsni, svojevrsni simbolizam, a to je da se svi moraju pridržavati ovog sporazuma, a činjenica da ovdje svoje ruke, odnosno svoje prste namirišu, zbog ovog je naziv, odnosno sam savez dobio ime Hilful Fudul ili Hilful Mutajjebin, odnosno savez na mirisanih. Kao što kazah, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio jedan od direktnih učesnika, direktnih učesnika ovog saveza. Neki od pouka i poruka koje možemo izvući iz ova dva spomenuta događaja, to je e, e, e ratovi Fidjar i Hilful Fudul ili savez El Fudul ili savez na mirisani jeste da je pravda apsolutna stvar. Dakle, pravda je apsolutna stvar čak i, oni, i onim zajednicama u kojima u prvi mah ne nalazimo da je, da je, da je društvo pravedno. Pravda se mora ispoštovati. Pravda se mora ispoštovati. To je jedan od principa islama. To je jedan od principa od principa islama. Nepravda nije prihvatljiva ni u kojem obliku. Nepravda dakle nije prihvatljiva ni u kojem obliku, čak i ako je učinjena prema najnižim, najnižim slojevima u društvu. Islam je protiv nepravde bez obzira na vjeru, bez obzira na rasu, bez obzira na naciju ili boju kože. Dakle, Islam ne gleda uopće na to da li je čovjek određene vjere ili određene nacije, boje kože ili tako dalje, i nego gleda u to da li je pravda na njegovoj strani ili, ili, ili nije. Ono što je veoma bitno za nas jeste da je Muhammed sallallahu alihi wasallam, iako mlad, dakle riječ je o jednom dvadesetogodišnjaku, bio pozvan da učestvuje u ovom savezu, odnosno da su Mekelije tada već u njemu vidjele budućeg vođu, vidjele čovjeka od povjerenja, vidjele čovjeka uz kojeg se može stati, odnosno čovjeka koji bi u svojoj bliskoj, skorijoj budućnosti mogao biti neko poseban. Dakle, mladić Muhammed sallallahu alihi wasallam bio je najmlađi pripadnik, odnosno najmlađi čovjek koji je potpisao, odnosno koji je umočio svoju ruku i potrao po kabi, odnosno najmlađi e, čovjek koji je potpisao ovaj sporazum, a to je sporazum na namirisanih. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, to je posebna čast bila za njega, a ovo je svakako jedan nagovještaj da će ono što će doći poslije, da će ono što će doći poslije u njegovom životu biti i tekako i tekako bitno. Nakon ovog perioda desiće se još nekoliko bitnih stvari do poslanstva, a da kako jedna od najbitnijih stvari jeste njegova ženitba sa Hatidžom i reizgradnja Kabe. Dragi gledalci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobrodošli u naš serijal Milost svjetovima u kojem govorimo o životu najodabranijeg Allahovog tebareke ve ta'ala roba. Govorimo o životu Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, čovjeka koji je promijenio živote miliona ljudi, čovjeka koji i dan danas mijenja živote ljudi, čovjeka Muhammeda sallallahu alaihi wasallam čiji je život inspiracija za mnoge umove koji su došli poslije njega pa i dan danas. S tim u vezi je i ova, odnosno ove naše emisije u ovom ciklusu ukazivanja o Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Pokušaj da nađemo određenu inspiraciju u njegovom životu kako bismo one sve pozitivne vrijednosti koje Muhammed sallallahu alaihi wasallam u svome životu proživio, doživio ili nam kazao da bismo ja i ti mogli te stvari primijeniti u svom, u svom životu. Kazivali smo o njegovom dječačkom dobu, odnosno o periodu nakon njegovog rođenja, pa sve do perioda kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem direktno učestvovao u ratovima Fidžar u Mekke zajedno sa svojim amidžama. Nakon toga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u dobi od 20-ak godina eh, bio je jedan od onih koji su pristupili potpisivanju sporazuma Hilful Fudul, odnosno Hilful Mutayyibin ili sporazum savez Mirisanih gdje su se Kurejši obavezali da će pomagati sve one sve one kojima je način na bilo kakva bilo kakva nepravda. Vidimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bez obzira eh, što je imao tek 20 godina tada, bio jedan od učesnika, odnosno bio jedan od pozvanih koji je zajedno sa svojim amidžama u kući Abdullaha ibn Jad'ana prisustvovao, prisustvovao sklapanju ovog sklapanju ovog saveza. Naravno, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e, tokom svojih mladalačkih godina bavio se jednim poslom, a to je posao čuvanje stada, odnosno da je čuvao ovce i deve za stanovnike Meke. Dakle, jedan od njegovih poslova bio je čuvanje stada. Nakon što je proživio neki 20, 20 ili 25 godina, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam stupit će u brak sa jednom mekanskom hudovicom. Naime, u Lema se razilazi oko toga, međutim, Allah najbolje zna, najispravnije mišljenje je to da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u dobi od 25 godina oženio se mekanskom hudovicom Hatidžom, radijallahu ta'ala anha. Kako je došlo do ovoga braka? Naime, kazali smo da je on čuvao stada za mekanske uglednike, a jedan, jedno od stada koje je Muhammed sallallahu alaihi wasallam tada čuvao bilo je i stado jedne uh, Hatidžine starije sestre. Naime, Hatidžina sestra imala je stado deva koje je povjerila na čuvanju nekolicini mladića Mekke, među tim mladićima bio je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Eh, naravno, oni bi tjerali stado, stado van Meke i kada bi ga vraćali u Meku, oni bi tražili svoju nadnicu, odnosno odlazili bi kod vlasnika, kod vlasnika tih deva ili ovaca, tražeći svoju nadnicu. Kada su se vratili u Meku, Muhammed sallallahu alaihi wasallam odbio je da ide kod te žene, nego je kazao svome drugu, mladiću koji je zajedno sa njim čuvao, čuvao stado, uh, otiđi ti i traži nadnicu, iz, odnosno uh, moju dnevnicu, a mene je stid da odem pred tu ženu i stid me da od žene tražim, da od žene tražim svoju, svoju dnevnicu. Naravno, ovaj čovjek je otišao kod ove žene tražeći ono što mu i pripada i naravno tražeći ono što je pripada Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Allah je dao da je kod eh, te žene u taj dan bila Hatidža, odnosno njena sestra. Pa kada je ovaj čovjek došao da traži e, svoju dnevnicu, ona ga je upitala, a gdje je Muhammed? Znajući da je stoku povjerila Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam. Pa je ovaj mladić kazao, njega je stid da dođe pred vas, odnosno stid ga je da traži dnevnicu od vas, obzirom ste vi, da ste vi žena. Kada je čula ove riječi, ova žena je počela da hvali Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. Dakle, ona je imala i prije susreta sa njim. Vidjela je u njemu uh, da je to mladić koji obara svoj pogled, mladić koji na kojem se očituje, očituje čestitost, čednost, stid, sve one pozitivne osobine. Tako da je ona počela sav glas da hvali Muhammeda, a Hatidža je bila tu i slušala je ono što govori njena, ono što govori njena sestra. E, naravno, Allah najbolje zna, ne možemo ništa tvrditi, ali možda je već tada nešto ušlo u srce Hatidžino, odnosno određena vrsta naklonosti prema ovom, prema ovom, prema ovom e, čovjeku. Uh, Hatidža je bila uh, bogata žena. Kako je došla do svog imetka? Naime, ona je prije udaje za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam bila udata za dvojicu Mekelija. Oba ta insana bili su bogati, a obojica nisu imali muških potomaka, odnosno nisu imali djece, pa je tako Hatidja od njih naslijedila, naslijedila sav taj imetak, tako da je slovila za najugledniju, odnosno najbogatiju ženu, najbogatiju ženu u Mekki, kojoj su mnogi pristupali, odnosno mnogi su je prosili, ali Hatidža se nije nizakog od njih udavala. Imajući obziru da, da, taj imetak, da taj imetak treba da se investira, odnosno treba da se ulaže, Hatidža kada je čula o Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, a dotada je imala negativnih iskustava sa drugim ljudima, jer ona je bila žena, ona nije mogla da ide na ta putovanja trgovačka na sjever i na jug, nego je uvijek morala da angažuje nekog od muškaraca, pa ti muškarci bi nekad je, nekad je i potkradali. Samim tim njoj je trebao neko od povjerenja u Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem obzirom ono što je sve čula, ono što je čula o njemu, vidjela je takvu osobu. Iako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio mlad, iako je bio i neiskusan, odnosno nije imao direktno, direktnog iskustva u trgovini, uh, Hatidža radijallahu ta'ala anha ponudiće Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da on preuzme njen imetak i da njenu karavanu povede na sjever i da trguje tim imetkom. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dobio ovaj prijedlog, on se posavjetio sa svojim amidžom Abu Talibom, koji mu je kazao da ne vidi ništa loše u tome i da bi mogao, odnosno da bi trebao da se okuša u trgovini. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je pristao da povede Hatidžinu karavanu na sjever i da njome trguje, a ona mu je za izvrat obećala veliku profit, odnosno kazala mu je eh, svu zaradu podijelićemo po pola, odnosno pola tebi, a pola, a pola meni. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem krenuo je na to putovanje, a Hatidža je sa njim poslala jednog od svojih sluga, a to je bio Mejsara. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zaputio se, zaputio se na sjever, odveo tu karavanu na sjever i trgovao i trgovao Hatidžinim imetkom. Naravno Muhammed sallallahu alejhi ve sellem trgujući tim imetkom, znajući ko je on, Allah te bareke ve taala dao mu je veliki bereket u njegovoj trgovini. Gospodar svjetova ga je potpomogao ovo je jedan od razloga. Drugi razlog je bio taj što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio čovjek koji nije bio varalica, bio čovjek koji je uvijek govorio istinu, bio čovjek koji je bio iskren, pravedan, pošten insan. Samim tim zbog tog svog poštenja, zbog te svoje iskrenosti koju su ljudi vidjeli na njemu i meta koji mu je Hatidža povjerila Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je udvostručio ili utrostručio čak. Tako da kada se vratio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u Meku, Hatidža je bila prezadovoljna njegovom trgovinom. Mejsera koji je bio sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, otišao je kod Hatidže koja je bila njegova, njegova vlasnica pa je ispričao, ispričao Hatidži sve ono što je vidio na Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, kazujući o njegovom poštenju, o njegovoj iskrenosti, o tome da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem jedan povjerljiv, povjerljiv i pošten trgovac. Sve ovo oduševilo je Hatidžu radi Allahu ta'ala anha i naravno nagnalo je, nagnalo je na jedan korak koji će ona sada poduzeti, a to je korak a, a, a, slanja poruke Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, odnosno prijedloga, prijedloga za, prijedloga za a, e, ženetbu. ženetbom. Iako je to bilo neobičajeno, naravno to nije zabranjeno da žena prva bude ta koja će muškarcu ponuditi brak. Tako je uradila Hatidža, smatrajući da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam zaista pravi izbor. Kada mu je došao taj prijedlog, Muhammed sallallahu alaihi wasallam ga nije odbio, nego ga je predočio svojim amidžama koji kada su čule kazale su da ne vide ništa loše u tome da se Muhammed sallallahu alaihi wasallam oženi Hatidžom koja je u taj vaka slovila za najugledniju, jednu od najuglednijih žena Meke, a ujedno jednu od najbogatijih žena, najbogatijih žena Meke. Hatidža je povjerila taj posao svojoj kolegici Nefisi, pa je ona bila ta koja je otišla do Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njemu prenijela ovaj prijedlog Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nakon konsultacije sa svojim sa svojim amidžama e, složio se, a onda će Abu Talib otići kod e, Hatidžinog amidže, obzirom da Hatidža po najispravnijem mišljenju nije imala tada e, živog oca, nego ju je njen amidža udao uz mehr od 12 ukija 12 ukija su 12 komada e, srebra koji su bile tada poznate. Njihova vrijednost Allah najbolje zna. U današnjom e, ekvivalentu ne prilazna nekih par stotina maraka. Tako da kažemo da mehr za koji se Hatidža odlučila, koju je dao Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nije bio toliko nizak, ali nije bio ni pretjerano velik, nego je bio onako srednje, onako srednje vrijednosti. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wasallam e, sa 25 godina ženi se Hatidžom radijallahu ta'ala anha. Ono što možda ostaje e, e, kao bitna stvar da se spomene jeste koliko je Hatidža radijallahu ta'ala anha imala godina kada se udala za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ono što je opće poznato mišljenje kod uleme jeste da je Hatidža radijallahu ta'ala anha imala 40 godina kada se udala za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I ovo mišljenje spominje nam El Waqidi u svome dijelu. Dakle, El Waqidi spominje da je Hatidža imala 40 godina kada se udala za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, mnoštvo je uleme, odnosno s druge strane, koji oponiraju ovom mišljenju El Waqidija i koji kažu da je Hatidža imala 28 godina kada se udala za poslanika sallallahu alaihi wa sallam i Allah najbolje zna ovo je ispravno mišljenje. Zbog čega? Zato što je upravo glavni autoriteti koji nam govore o siri Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam spominju i navode ovo mišljenje. Jedan prvi od njih je ibn Ishaq, zatim Hisham el-Kelbi. Svi oni govori o tome da je Hatidža imala 28 godina kada se udala za poslanika, sallallahu alihi wasallam. Ibn Kethir i Bejheqi nam indirektno potvrđuju ovu stvar. Naime, opće poznato je i u knjigama historije se spominje da je Muhammed, sallallahu alihi wasallam, sa Hatidžom živio neki 25 godina u braku. A da je Hatidža, tako je zabilježeno najvjerodostojnijim dijelima, historijskim, da je Hatidža preselila negdje kada je imala oko 53 godine života. Ako ovo stavimo i vidimo, dakle, Hatidža je udala se sa 28 godina, preselila sa 53 godine, što bi tačno dobili broj 25, odnosno da je Hatidža živjela sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam punih 25 godina, a da se za njega udala sa 28, a ne sa 40 godina, kao što je to poznato kod, kod, kod ljudi. E, e, isto tako kažemo, e, žena Hatidža, majka vjernika, rodila je poslaniku sallallahu alaihi wasallam šestoro djece. Žena u 40. godini, ako se porodi, pa dalje vrlo teško, odnosno gotovo i nemoguće da rodi šestoro djece. Međutim, žena u 28. godini, pa dalje inšala da je njoj vrlo lakše da rodi, da rodi šestoro djece. Sam tim kada sve uzmemo u obzir, mi kažemo da je Hatidža bila starija od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ali nije bila toliko starija od njega, nego je bila starija nekih tri godine od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, ovo su godine Hatidže, inšala da je ovo ispravno mišljenje kada se udala za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ona mu je rodila šestoro djece, a koje su to pouke i poruke koje možemo izvući iz braka Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sa Hatidžom Hatidžom sa majkom vjernika. Vidjeli smo kako je majka vjernika Hatidža radijallahu ta'ala anha oženila se, odnosno udala se za poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Kazali smo da on imao 25 godina, a da je ona po najispravnijem mišljenju imala 28 godina kada su stupili u brak. Uh, u tom braku Hatidža i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dobit će šestoro djece. Prvo od te djece bit će muško djete El Qasim. Ono što znamo o El Qasimu, a, moj, a po njemu je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i dobio nadimak Ebul Qasim. Uh, Eh, otac Kasimov, a to je kod Arapa bio poznati običaj da po najstarijem muškom djetu daju sebi narimak, tako da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostao poznat kao Ebul Kasim, da je njegov najstariji sin El Kasim, znamo o njemu samo da je preselio kada je dosegao doba, kada je mogao samostalno da jaše na devi. Dakle, to je bilo prije poslanstva. Dakle, El Kasim preselio je prije nego što je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i postao Allaho poslanik. Nakon El Kasima, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dobit će još četiri kćerke, a, a to su e, e Zeyneb, Rukajja, Ummu Kulthum i Fatime. Dakle, Zeyneb, Rukajja, Ummu Kulthum i Fatime, a nakon njih doće i njegov zadnji sin, e, sa Hatidžom naravno, a to je njegov sin Abdullah. E, od ovih šestoro djece, sva djeca će osim Fatime preseliti za njegovog života. Dakle, kazali smo da je Kasim već preselio, a zatim i njegove tri čerke, odnosno sve četiri čerke njegove će doživjeti islam, ali će tri od ti četiri čerke preseliti prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a Fatima će nedugo nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam isto tako napustiti ovaj svijet. A njegov najmlađi sin Abdullah rodio se u islamu, a e, e, e još kao dojenče je preselio. Pa kada je Abdullah preselio, Ebu Džahil je hodao ulicama Medina Medine i govorio ljudima govorio ljudima da je Muhammed ostao bez potomstva. Da je Muhammed ostao bez potomstva. Naravno, to je teško palo Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, ali e, vidimo da ga je gospodar svjetova ipak obskrbio i sa muškom i sa ženskom djecom kako ljudi ne bi mogli govoriti da kod njega ima određeni dostataka. Činjenica da ga je Allah iskušao, a to je iskušao ga je teškim iskušenjem. Prije svega dok je bio dječak, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam izgubio je majku, izgubio je djeda i tako dalje. A zatim sada kada je on postao otac, Allah ga iskušava još težim iskušenjima, a to je da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem lično svojim rukama ukopaje svoju djecu. I to ne jedno dijete, nego njih petoro, a poslije će još ukopati još jednog svog sina, sina Ibrahima, koji će dobiti sa Marijom Kopkinjom. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem iskušava njom i teškim iskušenjima kako bi gospodar svjetova ojačao njegovo srce, kako bi mu kazao da ovaj dunjaluk nije dunjaluk za uživanje, nego da je test i ispit za svakog od nas, a da je tek pravi život tek onda nakon, nakon smrti na ahiretu, tek tada nastupa pravi i istinski život. Tako da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam uh, iskušavan ovim teškim iskušenjima, a Allah najbolje zna za roditelja nema težeg iskušenja da izgubi, da izgubi rođeno dijete, ali je i dalje ostao postojan u vjeri, i dalje je ostao čvrst i nesalomljiv. E, jedna od bitnijih stvari koju moramo napomenuti jeste da e, poštenje iskrenost, istinski iskreni odnos uvijek se isplati. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pokazao svoje poštenje, pokazao svoju iskrenost i da je to bilo primijećeno od strane Hatidže radijallahu ta'ala anha. Zapamti dobro da uvijek i danas bez obzira kako društvo bilo pokvareno, bez obzira kakvi ljudi te okruživali, znaj dobro da gospodar svjetova, da gospodar svjetova cijeni iskrenost i da će ta tvoja iskrenost biti uvijek prepoznata. Samim tim nemoj da te obes, da, da nekog od od nas obezhrabri nešto, nego uvijek je na nama da budemo da slijedimo primjer Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u ovoj iskrenosti i u ovom u ovom poštenju. Naravno, Hatidja radijallahu ta'ala anha prepoznala je tu iskrenost, prepoznala je to njegovo poštenje, a ovdje vidimo njenu inteligenciju u odabiru. Da je upravo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam odabrala za svoga, za svoga supruga, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam joj to nikada nije zaboravio. Hatidja radijallahu ta'ala anha bila jedina žena koja je samostalno živjela sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Dok je ona bila živa, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam se nikada nije oženio. Tek nakon njene smrti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam oženče nekolicinom se žena o kojima ćemo mi inshallah govoriti. Ali sve dok je Hatidža bila živa, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije se ženio. Hatidža je bila posebna žena. Melek Džibril kada je dolazio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u kuću Hatidžinu kazao bi Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem: prenesi selam Hatidži od njenog gospodara. Pa bi Muhammed sallallahu alaihi wasallam kazao, o Hatidža, imaš selam od gospodara svjetova. Pa bi Hatidža kazala, jeli, eh, Allahumme ente selam, wa minke selam, gospodaru, zaista si ti selam, zaista si ti onaj koji je selam, a selam bi značio mir, milost i tako dalje. Ente selam, ti si milost gospodaru moj, jeli, iz njene skromnosti, iz njene skrušenosti. Velika počast za ovu, za ovu plemenitu ženu, da je gospodar svjetova lično po selami, da joj taj, donese, da joj taj selam donese Melek, Melek Džibril. Zato je Hatidža bila posebna, posebna u očima poslanika, sallallahu alaihi wasallam, koji se i dugo godina nakon njene smrti uvijek sjećao Hatidže do te mjere da je njegova supruga Ajše bila ljubomorna na Hatidžu, iako je nikada nije vidjela svojim očima Naime, kazivala je Aisha eh, Hatidža, Hatidža, Hatidža. Jeli, ta Hatidža koju Muhammed sallallahu s.a.v. spominje ljubomorno na nju. Pa je Muhammed s.a.v. jedne prilike kada mu je ona kazala Allah ti je nju zamijenio boljom, misleći na sebe, jeli, Aisha, nju je Muhammed sallallahu s.a.v. kazao ne. Hatidža je posebna žena. Ona je prva povjerovala u mene kada su me svi odbili. Hatidža me pomogla svojim mjetkom kada su mi svi metak zabranili I Hatidža je ona s kojom je Allah obskrbio sa djecom, sa sinovima i sa kćerkama. Tako da je Hatidža ostala posebna. Ostala posebna u srcu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam do te mjere da je znao da pošalje njenim kolegicama meso kada bi zaklao kurban, slao bi njenim kolegicama prisjećajući se svoje supruge, svoje supruge Hatidže. Tako da su počasti Hatidže, a inšala spomenut ćemo Hatidžu i u nekim narednim emisijama, zaista velike i da je njena vrednost zaista, zaista zaista posebna, a zbog njenog posebnog mjesta u srcu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, ova žena, majka vjernika, zaslužuje i posebno mjesto, posebno mjesto u našim, u našim e, srcima. Dakle, nakon ženitbe sa Hatidžom, Muhammed sallallahu alaihi wasallam proživit će nekih desetak godina o kojima mi gotovo da ne znamo ništa. Dakle, ništa nije zabilježeno posebno o periodu od 25. do 35. godine njegovog života. Ono što mi znamo, a desilo se kada je Muhammed sallallahu alaihi wasallam imao nekih 35 godina, jeste događaj reizgradnje Kaabe. Dakle, Kaaba koja je sagrađena u Mekki, znači na temeljima Ibra, koje je postavio Ibrahim a.s. sa Ismailom a.s. a prije njih da su Meleki i Adem postavili temelje toj najsvetio i najposebnoj Allahovoj kući, jedne prilike, dakle pet godina prije poslanstva, e, Kjaba je doživjela požar. Naime, kuće tada u taj vakat bile su, neke su bile blizu Kjabe, pa je jedna žena ostavila upaljenu vatru blizu Kjabe. Vjetar koji je puhnuo tu već je zahvatio je, zahvatio je ogrtače Kjabe i Kjaba je izgorila sa jedne strane. Naravno, Kjaba koju ti danas vidiš nije Kjaba koja je bila nekada, nego je, nego je Kjaba posebna zbog svog simbola i statusa koji, koji važi, odnosno zbog mjesta na kojem se nalazi nalazi zbog svetosti tog mjesta, a sama građevina kao građevina je li e, kroz vijekove više puta bila je rušena i obnavljana. Tako se desilo i te godine da je Kjaba e, jedna dio nije izgorio, a da je poslije gospodar svjetova dao obilnu kišu. A zaista u Mekki se, su obilne kiše, a obzirom da se Kjaba nalazi u dolini, a oko nje su velike planine, sva voda se slije otprilike, otprilike na mjesto gdje se nalazi Kjaba, tako da je te godine Kjaba bila gotovo, gotovo razrušena pa su ljudi iz plemena Kureš odlučili da trebaju da reizgrade Kaabu, odnosno da je sruše do temelja i da na tim temeljima Ibrahimovim podignu novu čvršću građevinu. E, naravno, kada su trebali da odrade ovaj posao, trebao im je, trebao im je materijal – Allah, gospodar svjetova, dao je da u taj vakat rimski imperator, odnosno rimski cezar, bizantijski vladar, odluči da u Jemenu pravi veliku katedralu, veliku crkvu, a zato su odabrali najposebnije drvene i kamene materijale. Brod koji je nosio taj materijal, Allah je dao da se nasukao tačno u predjelu Džedde, današnjeg grada Džedde, gdje se nalazi i Luka, pa kada su stanovnici iz Mekke čuli za ovo, pohrlili su u, pohrlili su u džidu da otkupe taj, taj materijal, odnosno to cijenjeno drvo kojeg nisu mogli naći u taj vakat u Mekke. Naravno, oni su otkupili taj poseban materijal, dopremili su taj materijal u Meku i sada je trebalo pristupiti rušenju Kabe. Međutim, niko od njih se nije usudio da sruši Kabu niko od njih se nije usudio da sruši Kabu, nego je Velid ibn Mugire prvi počeo da ruši Kabu, a nakon toga kada su ljudi vidjeli da mu se ništa ne dešava, svi su ostali prionili i počeli su da ruše Kabu. Kada su srušili Kabu, oni su odredili da će svako pod pleme plemena Kurejš graditi po jedan zid. Pleme Abdul Menaf dobilo je zid eh, gdje se danas nalaze vrata, a pleme, a drugo pleme jeli dobilo je zid E, koji, koji, koji graniči sa njim, odnosno zid gdje se susreću dva zida i gdje treba da se stavi hađarul esved ili crni kamen na taj, da taj čošak. E, kada su gradili kabu nije bilo nikakvih problema. Međutim, kada je trebalo da ugrade crni kamen, nastalo je nesporazum među njima, odnosno došlo je do konflikta. Svako pod pleme plemena Kurejš smatralo da su oni ti koji treba da ugrade crni kamen u kabu. Do te mjere da je gradnja obustavljena na pet dana, a sukob samo što nije izbio sukob samo što nije izbio. Tako da su oni odlučili, odnosno sastali se kod Kabe i kazali sljedeće. E, osoba koja prva se pojavi na ulazu, na ulazu u Harem Mekanski, odnosno kod Kabe, bit će osoba koja će da nam presudi. Kako ćemo da postupimo? Pa dok su oni tako iščekivali osobu, Allah gospodar svjetova dao je da ta osoba bude niko drugi do Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dakle, pojavio se El Emin, povjerljivi, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tada ima oko 35 godina, svi su zadovoljni, odnosno svi su zadovoljni time što se upravo on pojavio. Mislili su da ako se pojavi iz ovog plemena, naravno će presuti u korist tog i tog plemena. Pa kada se pojavio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, oni su znali da on ima poseban odnos prema pripadnicima svih plemena. Tako da su smatrali da će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem inshallah donijeti odluku koja će zadovoljiti sve ljude. I tako je i bilo kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čuo odnosno kada mu je Ebu Umeje pred, predočio o čemu o čemu se radi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem im je kazao da ima rješenje za sve njih na ime kazao im da donesu jedno platno pa kada su donijeli to platno razasadili su ga a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem stavio je crni kamen e, svojim rukama na to platno a onda je kazao svim pripadnicima plemena e, plemena Kureš da uzmu za čošak tog platna i da podignu Hadjarul Esved na onu visinu na koju treba da se ugradi u Kjabu, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam svojim rukama je postavio kamen. Tako da su sva plemena bila zadovoljna i tako da je izbjegnut, izbjegnut sukob. Ovdje vidimo da je gospodar svjetova taj koji je dao da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam svojim mubarek rukama ugradi crni kamen, odnosno Hadjarul Esved. Naravno, pleme Kurešu poslije dovršili Kjabu, napravili su, je, napravili su Kjabu malo različit nego što je prije bila, to je da su malo izdigli vrata, da su je malo skratili Kaabu jel, zbog, ne, zbog toga što nisu imali dovoljno materijala i tako dalje. Međutim, Kaaba je završena u taj u tom periodu. Ono što je najbitnije jeste da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam eh, bio eh, direktni učesnik u reizgradnje Kaabe, odnosno da je on bio taj medijator koji je koji je posredovao da se riješi spor oko gradnje Hadjarul Esveda i da u ovome imamo određene simbolike, određene simbolike da će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem biti taj koji će upravo sutra okrenuti cijeli umet ka ovoj kabi kroz namaz Allahu tebareke ve ta'ala. Naime, u jednom od prošlih emisija govorili smo o tome da se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa 25 godina oženio sa jednom bogatom udovicom iz Mekke, a njeno ime je bilo Hatidža radijallahu ta'ala anha. Nakon toga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učestvovao u reizgradnji Kabe. Za vrijeme njegovog života prije poslanstva Kabu je zahvatio jedan požar, a isto tako u Mekki se desila jedna poplava, pa je Kaba bila razorena. Tako da su Kurejši odlučili da poprave tu Kabu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem direktno je učestvovao u reizgradnji te Kabe. Kao da je gospodar svjetova želio da nam pokaže nešto, odnosno kao da se iza reizgradnje Kabe prije poslanstva krije određeni simbolizam. Naime, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je, dolazi kao obnovitelj vjere, a prije nego što dolazi da obnovi vjeru, Kaaba biva srušena do temelja, a zatim nanovo izgrađena. Što nam ovdje jasno govori jednu činjenicu, a to je Kaaba je ostala na istim onim temeljima na kojima je sagradio Ibrahim alaihi sallam što bi značilo da će vjera koju sada propagira Muhammed sallallahu alejhi ve sellem biti ili imati iste one temelje, a to su temelji tauhida, odnosno vjerovanja da nema drugog boga osim Allaha a da će građevina u stvari biti promijenjena, odnosno da će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem doći sa novim vjerozakonom. I zaista se tako i desilo. Isto tako činjenica da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uspio da objedini uh, sve pod ogranke plemena Kurejš i da oni svi budu zadovoljni činjenicom da i Muhammed sallallahu alaihi wasallam presudi, odnosno da ih sve sjedini, govori nam isto tako da će Muhammed sallallahu alaihi wasallam uspjeti u svojoj misiji poslije. Odnosno da će on uspjeti u misiji da ujedini Arape kao što to nikome prije njega nije pošlo za rukom. Kada su ga vidjeli, da je on taj koji treba da im presudi po pitanju ugradnje crnog kamena, odnosno Hadjarul Esveda u zid Kjabe, svi su se obradovali. Ovo nam isto tako govori da kada su njega vidjeli da su se obradovali, znači da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam i prije poslanstva bio drag ljudima da je njegovo mjesto u Mekki u srcima Mekelija bilo posebno, da je slovio za jednog poštenog, časnog i poštenog i časnog muslimana, odnosno čovjeka Mekelije jel, koji živi među svojim, među svojim e, sugrađanima. Činjenica da ga oni ovako cijene, da ga vole i poštuju, govori nam dakle da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam jedna časna i poštena ličnost. Muhammed sallallahu alaihi wasallam prije poslanstva desit će se još jedan veoma bitan događaj za nas koji želim da podijelim sa vama. A to je e, kako je Zaid ibn Harithe, poslanikov sallallahu alaihi wa sallam posinak, a zatim poslanikov sallallahu alaihi wa sallam ili osoba koju je on uzeo za čovjeka koji će biti glavnokomandujući, odnosno čovjek koji će biti prijedvodnik u svim bitkama koje on bude vodio, a u kojoj Zaid ibn Harithe bude prisutan. Naime, događaj sa Zaid ibn Harise je znajmljiv i značajan iz više razloga. A to je da je Zaid ibn Harise časni ashab poslanika sallallahu alaihi wasallam. Međutim, kako je on došao u Meku? Ko je Zaid ibn Harise? Odakle vodi porijeklo i kako je Zaid ibn Harise primio islam? Ova priča o Zaid ibn Harise dešava se prije poslanstva, dakle u vremenu kada Muhammed sallallahu alaihi wasallam još uvijek nije dobio objavu, odnosno Džibril alaihi salam još uvijek se nije pojavio i Muhammed sallallahu alaihi wasallam ne zna da je poslanik. Zid ibn Harithe rodio se u Jemenu. Rodio se u Jemenu u plemenu Kahtan, ali u dva podrivalska plemena, ili dva rivalska podplemena plemena Kahtan. Naime, njegova majka je bila iz jednog podplemena, a njegov otac iz drugog. Ova dva podplemena bila su u čestim sukobima između sebe. Taj mladić, odnosno dječak koji se rodio, jedne prilike otišao je sa svojom majkom koja ga je povela svojima. Pa kada je ona bila kod svojih, između ova dva podplemena, odnosno plemena, desila se bitka, odnosno desio se određeni sukob. Kada se desio taj sukob, dajđe od ovog dječaka želeli su da napakoste njegovom ocu tako što će uzeti dječaka i prodati ga u roblje. Ovdje nisu obraćali pažnju na svoju sestru, majku Zejdovu, nego su samo željeli da napakoste njegovom ocu, jer su ta dva plemena trenutno bile u zavadi. Pa su tako i uradili. Uzeli su ovog dječaka, odveli su ga na pijacu da ga prodaju kao roba. U isti taj mah, jedna žena u Mekki, a ovo je bilo prije nego što se udala za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Hatidja radijallahu ta'ala anha, dala je novac svome Amidžiću, Hakim ibn Hizam se zvao. I kazala mu je da ode na pijacu i da joj kupi jednog roba, odnosno da je ona u potrebi za jednim mladićem slugom koji će da se pobrne za neke stvari vezano za kućne poslove. Pa je Hakim ibn Hizam uzeo taj novac i otišao na pijacu i upravo je kupio ovog dječaka kojeg su njegove dajđe bespravno prodale u roblje. Hakim ibn Hizam će dovesti tog dječaka kući, a on će biti jeli, odgajan u kući Hatidja radijallahu ta'ala anha i bit će njen rob. Kada se Hatidja radijallahu ta'ala anha udala za poslanika sallallahu alaihi sallam, ona je poklonila Zejda Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Dala mu ga je kao hediju. Pa je Zejd ibn Harise prešao u vlasništvo Muhammeda sallallahu alaihi sallam i on je bio taj koji se brinuo za ovog, za ovog dječaka. Njegov otac u Jemenu saznao je šta su uradili njegovi rivali oponenti, odnosno njegove dajđe. Pa je razglasio ljudima na poluotoku da je njegov sin bespravno prodat u roblje, želeći tako da dođe do neke informacije vezano za svoje, za svoje dijete. Godine su naravno prolazile, jer protok informacija onomad nije bio brz kao što je to slučaj danas. Međutim, jedan jemenac koji se obreo u Mekki i koji je bio na hađu te godine, u Mekki će uočiti jednog dječaka koji odgovara opisu kojeg je dao njegov otac. Pa kada popriča s tim dječakom, shvatit će i razumjet da je to onaj dječak kojeg njegov otac u Jemenu traži za kojim traga. Pa kada se vrati u Jemen, otišao je kod ovog čovjeka i kazao mu, ja znam gdje se nalazi tvoj sin. Naime, on je u Mekki kod jednog od Abdul Mutalibovih unuka. Ovako mu je kazao, jer je Abdul Mutalib bio poznat diljem arapskog polotoka. Ovaj čovjek kada je čuo ove riječi, obradovao se, misleći da kada ode u Meku, povratit će svog sina zajedno sa sobom kući. Prikupio je određeni imetak, uzeo svog brata sa sobom i zaputio se put, put Mekke. Kada su došli u Meku, kada su došli u Meku, potražili su Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Tada on nije bio još poslanik, ali je bio poznat kao Abdul Mutalibov unuk. Pa je ovaj čovjek našao Muhameda sallallahu alejhi ve sellem obratio mu se biranim riječima, pohvalio njega, njegovo pleme, kazao da su oni časni, pošteni i plemeniti, a zatim mu kazao zbog čega je došao. Kazao mu je da je njegov sin bespravno prodat u roblje i da misli da je njegov sin upravo rob kojeg posjeduje Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ovaj čovjek je kazao, ja sam ovdje došao da otkupim svoga sina. Pa ti samo reci koliku svotu tražiš za njega, a mi ćemo inšala to platite. A zatim je Muhammed sallallahu alaihi wasallam kazao, ja vam ga neću prodati. Jeli? Ja vam ga neću dati za određenu svotu novca. Nego ćemo izbor prepustiti njemu. Pa ako se on odluči da se vrati s vama, ja ću ga pustiti bez ikakve naknade. Ovdje vidimo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam bio čovjek od principa, od morala, pošten i pravedan, jer zna da je istina s njima, da je dječak očito bespravno prodat, ali u isto vrijeme zna da je zavolio ovog dječaka. Pa zato i kaže ovako, ja ću ga, ako se on odluči da ide s vama, pustit ga. Odnosno, ja mu neću praviti prepreku. Ali s druge strane, ako se on odluči da ostane sa mnom, ja mu neću okrenuti leđa. Odnosno, ja ću ga prihvatiti. Pa se ovaj čovjek obradovao, misleći da je ovo odlična ponuda, odnosno misleći da nema šanse da ovaj njegov sin odabere da bude rob ovdje u Mekki u odnosu na to da ide u Jemeni da bude slobodan čovjek. Pa su pozvali ovog mladića. Kada se pojavio pred njima, Muhammed sallallahu alihi wasallam ga je pitao da li poznaješ ovu dvojicu? A to su bili njegov otac i njegov amiđa. Pa je Zid ibn Haris je kazao da, ovo je moj otac, a ovo je moj amiđa. Naravno, otac se obradovao a onda su mu saopštili zbog čega su došli. Pa je Muhammed sallallahu alaihi wasallam Zaidu ponudio izbor. A onda je Zaid kazao jednu rečencu koja fascinira. Kazao je, ja nikada ne mogu odabrati bilo koga drugog u odnosu na tebe, o Muhammede. Kada bi svi došli, bez obzira što je u pitanju moj otac i moj amidža, ipak si mi ti draži. Odnosno, boravak i ostanak s tobom ovde u Mekki, kao rob Draže mi je nego da idem sa svojim rođenim ocem i sa svojim amiđom kući. Zašto bi jedan rob kazao ovakvu rečenicu? Samo jedan je razlog. A to je da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam bio čovjek prefinjenog ahlaka. Obhođen je prema drugim ljudima dovao do savršenstva. Iako je još ovo bilo prije poslanstva, ali Allahovi poslanici su bile savršeni ljudi. Tako da je Allah dao da on i prije poslanstva bude čovjek od principa, Kaže Allah te bareke ve ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi innaka la'ala khuluqin azim." Zaista si ti, o Muhammede, na velikom stepenu morala. Odnosno da je tvoje obhođenje, tvoj ahlak i tvoje ponašanje zaista nešto posebno. Nešto što drugi ljudi nemaju. Upravo je zbog ovoga Zaid ibn Harise i kazao ovu rečencu da želi da ostane sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam. Da kako ova rečenica rastužila je njegovog oca rastužila je njegovog oca jer nije mogao vjerovati da njegov sin odlučuje se za Muhammeda i da ostaje u Mekki kao rob. Vidjevši tugu na, njegovim, na njegovom licu, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pravi sljedeći potez. A to je da je uzeo Zaid ibn Harisa za ruku. Odveo ga kod Kaabe, jer oni su tu ako žele išli kod Kaabe, ako žele nešto da oglase ljudima i stanovnicima Meke, otišli bi kod Kaabe, a zatim bi nešto kazali. Pa je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam postupio na isti način. Uzeo Zaid ibn Harisa za ruku, odveo ga kod Kiabe, a zatim podigao njegovu ruku i kazao O Mekelije, od danas Zaid ibn Harise nije više rob. Ja ga oslobađam, odnosno on je slobodan čovjek. I ne samo to, nego od danas ja mu dajem svoje ime. Odnosno, bit će jedan od nas, bit će jedan od nas, tako da će se od danas zvat Zaid sin Muhammedov, jel, Zaid ibn Muhammed. Ovim činom Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posinio je Zaida, odnosno učinio ga svojim, svojim sinom kao jednim e, od njegovih rođenih sinova. Nakljeno će gospodar svjetova u Medini degradirati ovaj propis, odnosno dokinuti ovaj propis i ovaj propis više neće važiti, pa će Zid ibn Harise ponovo vratiti svoje staro ime po kojem bi bio pod nas, a to je Zid ibn Harise, ali će ostati ipak u srcu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sve do svog preseljenja, odnosno sve do svog preseljenja kada je poginuo kao šehid u bitci, u bitci na muti. Abdullah ibn Omer nam kazuje Mi i nismo znali da se Zaid zvao drugačije osim Zaid ibn Muhammed, jeli, Zaid sin Muhammedov, sve dok Allah nije objavio peti ajeti sure El Ahzab u kojem dokida propis posinjavanja. Jeli, Udruhum li abaihim, zovite ih po očevima njihovim, to je časnije i bolje jeli, za vas. Pa je tako Zaid ibn Harise postao Zaid ibn Muhammed, šta je bilo sa Zaidom i koje su vrline i posebnosti Zaida, govorimo o Zaidu ibn Harise, Muhammedovom sallallahu alaihi wa sallam posinku čovjeku koji je odabrao Muhammeda prije poslanstva nad svojim ocem i svojim amidžom. Činenca da se Zaid odlučio za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam govori nam jako puno. Govori nam jako puno o Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, o njegovoj ličnosti, o tome da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bio posebna osoba čak i prije poslanstva. O tome nam svjedoči ovo okazivanje, O tome nam svjedoče Kurejšije, o tome nam svjedoče Mekelije, jer gospodar svjetova nikada nije poslao poslanika, a da on i prije poslanstva nije bio najprimjernijeg morala, odnosno da nije bio od ljudi koji imaju najprefinjeniji i najposebniji ahlak, odnosno da je njihovo obhođenje prema drugim ljudima zaista posebno. Obhođenje kakvo je Zed, odnosno kakvo je Muhammed sallallahu alaihi wasallam, imao prema Zed ibn Harise. Zed ibn Harisa će poslije se eh, odgajati u kući Muhammedovoj. Biće kao jedan od njegovih rođenih sinova, jeli, kao jedno od njegovih djece. Zatim će se oženiti sa Ummu Ejmen i u poslanikoj sallallahu alihi wasallam kući dobit će sina Usamu, Usame ibn Zed. Isto tako jedan junak Islama, jedan od posebnih ashaba Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam. Muhammed sallallahu alaihi wasallam volio je mnogo Usamu ibn Zeda jer je smatrao kao da je Usam ibn Zed u stvari jedan od njegovih unuka. Usame ibn Zaid rodio se puno prije Hasana i Huseina, tako da je Usame ibn Zaid zaista bio privržen srcu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zaid ibn Haris je jedini ashab koji je po imenu spomenut u Koranu. Dakle, Allah tebareke wa ta'ala imenom je ovog čovjeka spomenuo Allahu tebareke wa ta'ala plemenitoj knjizi. Zaid ibn Harisa je jedan od prvih Allahovih robova koji su primili islam. Dakle, kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam došao sa prvom objavom, a kada je Džibril ga počastio tom prvom objavom i kada je pozvao ljude u vjeru, Zaid ibn Harise bio jedan od prvih koji su se odazvali Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Nažalost, Zaid ibn Harise za života poslanika sallallahu alaihi wasallam preselit će kao šehid u bitci na Mu'ti gdje će ga poslanik sallallahu alaihi wasallam postaviti kao glavno komandujućeg muslimanske vojske. Zaid ibn Harise dakle preselio je u bitci, u bitci na Mu'ti. Njegova smrt mnogo je pogonila poslanika sallallahu alaihi wasallam, ali o detaljima te bitke, odnosno kako se odigrala i kako je došlo do toga da Zaid ibn Harise preseli, govorit ćemo naravno dovoljno onda kada budemo govorili o medinskom periodu, odnosno o periodu kada Muhammed sallallahu s.a.v. učini hijđu i kada prijeđe u Medinu i kada se desi bitka, bitka na Muti koja je bila prije oslobođenja, prije oslobođenja Mekke. Dakle, to su sve događaji koji su bili, za koje mi znamo, koji su utemeljeni i imaju svoje uporište u knjigama Sire ili knjigama Hadisa, a zbili su se prije poslanstva. Kada kažemo prije poslanstva, mislimo na period do 40. godine života Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, sve do perioda kada Muhammed sallallahu alaihi wasallam uđe u zrele godine. Odnosno, to je doba kada čovjek ima negdje oko 40. godina. Dakle, sve ovo što smo do sad kazivali, u stvari je jedan period života Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji ovako po godinama jeste obsežan. Međutim, mi nemamo mnogo podataka jer se tada i nije znalo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam sellem predodređena lično za poslanstvo. Tako da su samo ovo neke crtice iz njegovog života koje smo mi pokušali da ovde saberemo i da ih inšala, da ih inšala na ovaj način prezentiramo. Nakon ovoga dolazi nam jedan poseban period, a to je period objave, odnosno period nakon kojeg Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zna da je on od gospodara svjetova odabran. Period u kojem će Džibril alejhi selam u naredni 23 godine njegovog života sve do njegove smrti redovno ga posjećivati i na njegovo srce mu donositi Allahu te barka ve taala objavu, a to je plemeniti Kur'an. Međutim, Džibril se nije pojavio pred Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem odjednom nego je gospodar svjetova pripremao svoga poslanika na poslanstvo. O tome nam govori hadis Ajše kod Buharije, kod imama Buharije u njegovom sahihu, o tome kako je poslaniku sallallahu alihi wasallam dolazila objava i koje su to stvari koje su prethodile objave, odnosno prethodnice objave. Naime, kazuje nam Ajše da je Muhammed sallallahu alihi wasallam prije nego što je dobio poslanicu, odnosno prije nego što mu se ukazao Melek Džibril i prije nego što mu je prenio prve riječi iz Allahove knjige, da je sanjao istinita snoviđenja. Dakle, Muhammed s.a.v. kada bi usnio san, taj san sutradan obistinio bi se baš onako kao što ga je on vidio u snu. Odnosno, ti snovi bili su jasni poput jasne i najjasnije zore. Tako da je Muhammed s.a.v. vidio stvari u snu, a te stvari bi se sutradan njemu iste takve dešavali kakvima ih je on vidio. Samim tim shvatio je da nešto se dešava s njim. Isto tako kada bi koračao ulicama Mekke i kada bi išao ka brdu Nur, kamenje okolno kamenje pored kojeg je prolazio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nazivalo bi mu selam. Pa je to Muhammeda s.a.v. pripremalo, za, pripremalo ga za poslanstvo. Ono što ga je najviše pripremalo za poslanstvo jeste činjenica da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem volio da izađe iz gradske vreve da se osami i da ode na brdo nur u pećinu, u pećinu Hira. Muhammed sallallahu alaihi wasallam običavao je da ode, izdvoji se od ljudi, ponese sebi nešto od hrane, a zatim vrijeme, dane i noći provodi u tom jednom procijepu a, a, u pećini Hira na brdo nur koji se nalazi nedaleko od, nedaleko od, od Meke. Kada bi potrošio zalihe hrane, Muhammed sallallahu alaihi wasallam bi se vraćao svojoj ženi Hatidži, a zatim bi obskrbi se sa određenim potrebštinama i onda bi se isto vrati, vrati u tu pećinu. Muhammed sallallahu alaihi wasallam se osamljivao razmišljajući o stvaranju, razmišljajući o kosmosu, razmišljajući o tome da sve ovo što ga okružuje mora imati jednog jedinog stvoritelja. Tako dakle da je on posvetio se samačkom životu, osamljivanju. Muhammed sallallahu alaihi wasallam sallam Eh, u mjesecu Ramazanu, u mjesecu Ramazanu osamljivaće se sve više i više. Odnosno to osamljivanje njemu će da godi i ta osama sa gospodarom svjetova njemu će biti posebna posebna vrsta je li naslade tako da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u mjesecu Ramazanu u mjesecu Ramazanu a, eh, sve više i više se osamljivao sve dok nije došla zadnja trećina Ramazana. Zadnja trećina Ramazana, e, noć je ponedjeljak, ili dan ponedjeljka, u noći Lejletul Kadra. A to je jedna od zadnjih deset dana noći Ramazana ili jedna od neparnih noći u zadnjih deset noći Ramazana. U tom periodu 610. godine po po Isau, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam doživjeće nešto što niko od ljudi poslije njega više nikada neće doživjeti. Naime, prije njega Allahovi poslanici, a njihov broj je bio pozamašan, doživljavali su tu istu stvar. Dolazio im je najčasniji melek i zaslanik gospodara svjetova, povjerenik objave, melek koji donosi riječi gospodara svjetova na Dunjaluk. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u noći kadra 610. godine po Isau, u noći uh, uh, u ramazanskoj noći, dakle u noći Lejle i Kadr koji mi tako zovemo, jeli, noć u kojoj se sve određuje, uh, prvi put čuće glas Meleka Džibrila. Taj glas će mu kazati jednu riječ, a to je ikra. Ikra bi značilo uči, čitaj. Uči i čitaj. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je sam, zna i ne čuje nikakve korake da dopiru do pećine, e, čuje jedan glas i vidi stvorenje, vidi posebno Allahovo stvorenje kao što je Melek Džibril, vjerovatno je osjetio zemlju u svojim prsima, ali i dalje pokazuje hrabrost. Kada mu Melek kaže ikra, Muhammed sallallahu alaihi wasallam mu kaže ja ne znam čitati. Melek mu kaže čitaj, Muhammed sallallahu alaihi wasallam odgovara ja ne znam čitati. Dakle, ja nisam od onih koji čitaju. A zatim ga je Melek Džibril stisnuo, odnosno stegao ga, a onda ga pustio. Pa mu kazao isto, ikra. Muhammed s.a.v. odgovorio, ja ne znam čitati. Pa ga je stegao po drugi put, pa mu onda isto kazao ikra. Pa Muhammed s.a.v. ponovo kazao da ne zna čitati, da nije od onih koji čitaju. A zatim ga je Melek Džibril stegao i treći put, a zatim ga je pustio. Kada ga je pustio, kazao mu je, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Uči, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Stvara čovjeka od ugruška. Uči, plemenit je tvoj gospodar. Ovo su bili prvi ajeti iz sure Al-Alaq, sure Iqra, koje je Muhammed sallallahu alaihi wasallam čuo od Meleka Džibrila. Kada je čuo ove riječi, Melek Džibril se povukao, a Muhammed sallallahu alaihi wasallam ostao je sam, ostao je sam i uplašen. Znamo da je bio uplašen upravo iz hadisa kojeg nam prenosi Aisha radijallahu ta'ala anha u kojem stoji jer teđifu fuadu, da je njegovo srce se treslo, odnosno da je jako lupalo. Nakon ovog događaja sa Melekom Džibrilom, Muhammed sallallahu s.a.v. ne zna o kome je riječ, ne zna šta se dešava, jer mu niko nije najavio dolazak Meleka Džibrila. On juri i ide ka svojoj kući i naravno utočište pronazi kod Hatidje radijallahu ta'ala anha. Muhammed sallallahu s.a.v. će ući u kuću Hatidje, a zatim će zatražiti od ukućana da ga pokriju kako bi povratio svoju prisebnost. I kada pojavati svoju prisebnost i kada se malo smiri, počeće da razgovara sa svojom suprugom, a onda će joj kazati šta se desilo, a zatim će joj reći ja se bojim za sebe. Misleći da Muhammed s.a.v. boji se za sebe, e, e, za fizičku svoju obstojnost, odnosno da neko ne ugrožava njegov fizički opstanak, a s druge strane neki učenjaci kažu bojim se za sebe misleći da nisam ne do Allah možda nešto sebi umislio, odnosno da nisam ne do Allah možda skrenuo sa, sa pameti tada će mu Hatidža radijallahu ta'ala anha kazati jednu posebnu rečenicu. Rečenicu koja je ostala zapisana, rečenicu koju dan danas mi znamo, a to je da će pružiti riječi utjehe i podrške svome suprugu. Ovdje vidimo da je Hatidža zaista bila posebna žena, da je to bila žena odabrana od gospodara svjetova, pronicljiva, inteligentna žena, žena koja stoji iza svoga supruga. Kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam joj kazao ja se bojim za sebe, ona mu je kazala ne, tako mi Allaha, la juhzike Allahu abada. tebe Allah nikada neće poniziti. Tebe, takvu kakav jesi, gospodar svjetova nikada neće poniziti. Zašto? Kaže mu Hatidja odmah, zašto? Zato što ti obilaziš rodbinu, zato što se ti brinješ za siromašne, zato što ti se brinješ za jetime, ti si onaj koji lijepo pogosti svoga gosta i ti si onaj koji je uvijek na strani pravde. Hatidža radijallahu ta'ala anha rekla je Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam ove riječi da smiri njegovo srce, riječi koje potvrđuju veličanstveni ahlak Muhammedov. Ne, ti nisi čovjek pokvaranog ahlaka, ti nisi insan koji nije dostojan Allahove objave, ti si posebno Allahovo stvorenje. Činjenica da si ovakav prema ljudima, činjenica da si takav prema sam sebi, govori nam jako puno. Govori nam to da si ti čovjek koji gospodar svjetova nikada, nikada neće poniziti. Ove riječi umirile su srce Muhammedu sallallahu alaihi wasallam a kako i ne bi, izgovara ih njegova družica, žena koju Muhammed sallallahu alaihi wa sallam istinski voli, žena koju Muhammed sallallahu alaihi wa sallam istinski poštuje, supruga treba da bude ovakva, treba da stane uz svoga supruga, pa kada mu se nešto desi, da ona bude prva ta koja će njega da podrži i da stane u njegovu zaštitu. Tako je uradila majka vjernika, Hatidja radijallahu ta'ala anha, ista ona žena koju je Melek Džibril poslije dolazio u kuću njenu i donosio joj selam od gospodara svjetova. Dođe Melek Džibril u kuću Hatidje i kaže o Hatidja, zaista, je li Muhammed s.a.v. joj to prenese, o Hatidja, zaista ti tvoj gospodar donosi i prenosi, je li, imaš selam od gospodara svjetova, to nije mala stvar, to je jedna od najposebnijih stvari koje čovjek može, može doživjeti. Naravno, Hatidja radijallahu ta'ala anha nije uputila Muhammedu s.a.v. samo ove riječi, nego je poduzela i određena djela, poduzela je odnijeđene akcije kako bi Muhammedu sallallahu s.a.v. smirila, smirila njegovo plemenito mubarek srce. O tome šta je Hatidja poduzela i kome ga je odvela